Beşa sêyemîn, Civaka şareza ya bajêr, Serdema qralên li pişt perdeyê û xwedayên bi maske. Îdeolojiya fermî ya modernîteya kapîtalîst, pozîtîvîzmê, texrîbata herî mezin di qada civaknasiyê de kiriye. Pozîtîvîst li ser navê zanistê weke di fizîkê de bi têgihiştina reduksyonîst nêzî mijarên civakî jî bûne û ew weke obje girtine dest, vê yekê jî kiriye ku pirsgirêkên giran çêb bin. Li ser navê sosyalîzma zanistî jî bi heman rêbazê qada civakî girtine dest, Nexasim jî goya ekonomiya Qada madî ya civakê weke qada girîng a sosyalîzmê pê re eleqeder dibe bi heman têgihiştinê girtine dest û vê yekê kiriye ku pirsgirêkên maneyê hînê tevlî hev bin û çareseriya wan zehmet bibe. Têgihiştina nêzîkatiya fizîkî ya ku bi gelekî ji ya biyolojiyê paştetir e, hêzeke welê daye destê kapîtalîzmê ti sîlehê nekarîbûye bidîyê. Min di beşa rêbazê de hewl dabû nîşan bidim ku ev rêbaz paradîgmaya herî bingehîn a kapîtalîzmê ye. Em timî destê xwe nedinê nabe ku em pêş de biçin. Wexta tu civakê bikî obje û bi vî awayî lê bikolî û ji aliyê zihnî ve jî li vê yekê vekirî bî, Berava jî îdeyan ne ma zê sosyalîstên zanistî yên li ser navê proleterya û xizanê din tev digerin, ji destpêkê ve ew ji çekan kirine bêyî ku heya wan ji vê hebe. Em ê nîşan bidin ku hûnandin û qebûlkirina civakê weke diyardeyeke xwezeya fizîkî û heta weke xwezeya biyolojîk bi xwe teslîmbûna modernîteya kapîtalîst e. Ez divê bi êş û hêrseke mezin diyar bikim ku bextireşiyeke mezin bû li ser navê sosyalîzma zanistî têkoşîneke gelekî mezin û serbilind a ji sed û pêncî salî zêdetir hînê ji serî ve bi postîvîzmeke madeparêz a çor neçarî tê çûnêkirin. Bêguman sedema vê helwestê li ser navê çînayetiyê bûne ku gelek caran di bin navê wê de têkoşiyane. Lê ev çîn û tebeqe ne ew karkerên têkoşer û kedkar in ku li dijî proleterya mîna koletiyê radibin, çîna bûrjwa biçûk e ku ji zû ve di nava modernîteyê de heliyaye û teslîm bûye. Pozîtîvîzm jî tevahiya îdeolojiya nêrîna serkorî û nerazîbûna pûç a vê çînê ye ku li dijî kapîtalîzmê ye. Ev çîna esilzadeyên bajêr a hay jê nîne jiyana civakê çawa pêk hatiye û her tim bûye zemînê terîqeteke bêber û teng beşekî civakê ye ku bi hêsayî ketiye destê nîzama fermî ya serdest. Wexta behsa têgihiştina li civakê tê kirin, pozitîvîzm hema bêje dibe şêweyek ji pûtperestiya hemdem. Pûtperestî çarçoveya pûç a xwedatiya maneya xwe wenda kiriye. Xwedatî demekê ji bo civakê tiştekî mezin bû, têgîneke kêrhatî ya pîrozbûnê bû. Lê kengî ev rewşa wê ya kêrhatî nema, ji dest derket, li dawiyê tenê rewşa wî ya pûtekî ma. Mirov dikare fêm bike ku kesên ji zanista manedayê mehrûm çima pûtperestiyê dikin. Ji ber ku ew nizanin çavkaniya pût ji kêr hatinê ye, bereva jî ew dikevin wê xefletê yan jî yeqîn dikin ku pût ê maneyê biafirîne, ew ê wan bigihîne meznahî û pîrozbûnê. Ji lewra di vê çarçoveyê de analîzkirina dînên li dijî pûtan dikare mirov gelekî serwext bike. Ez ji pûtperestiya hemdem a pozîtîvîstên mehkûmî objektîvîzmê hîç gûman nakim. Fîlozofên di qada modernîzmê bi xwe de jî dibêjin, Ev pûtperêstên hemdem mîna pûtekî objeyên zêde xwarin û bikaranînê himbêz dikin. Marx û ekola wî yeqîn dikirin ku wê civak, dîrok, huner, hiqûq û heta dîn bi ekonomiyê analîz bikin û ji hev derxînin. Bêguman bi tevahî saziyên civakî mîna şaneyên bedenekê têkildarî hev in û bandorê li hev dikin. Lê wexta ku em bikevin qada civakbûyînê her tişt diguhere. Saziyên civakî yên ji aliyê zihnê mirov ve hatine vedîtin şaneyên biyolojîk nînin. Heta em dikarin bibêjin ku şaneyên bedena mirov jî nînin. Zihnê mirov di nav rewşa civakî de weke çiyayekî volkanîk e ku ji bo çêkirina mane û îradeyê her tim dikele û diteqe. Di cinsên din ên zindiyan de hemtayekî wî bi vî rengî nîne. Belkî mirov karibe hin aliyên hevbeş di cîhana kuantumê de bifikire. Em ji bîr nekin ku zihnê mirov bi xwe li gorî nîzama kuantumê dixebite. Dinya maddî jî qeşagirtin û qaşilgirtina kêrhatina kuantumê îfade dike. Hewce nake mirov hîç nîqaş bike, eşkere yê civakê bi rê vedibe zihn e. Dîsa hewce nake ku em piştrast bikin mirov çawa bi xebata zihnî xwe digihîne ekonomiya civakî. Dubare be jî divê ez careke din bibêjim ku mirov dîrokê bike sosyolojî, sosyolojiyê jî bike dîrok di zanista manedanê de yek ji şertê sereke yê pêşketinê ye. Yek ji avantaja vê rêbazê ew e, rê dide mirov şîroveyeke nêzî rastiyê bike ka dîrok çawa çêbûye û heta îro wer herikî hatiye. Ez girîngiya fikra spekulatîf înkar nakim. Bereva jî ji bo ev şêwazê fikrê kêrhatî be, bûyerên dîrokî çawa li pê hev qewimîne û bihurîne divê zanibe xwe bigihîniyê. Na xwe were gotin binesazî dîrokê diyar dike yan jî bereva jiyê wê dîrok ji çalakiya dewletê pêk tê û di vî warî de çiqas bûyer bêne rêzkirin û analîzkirin Ji aliyê zanista manedana dîrokê ve rewş ji berevajîkirin û ji rêderxistinê zêdetir tiştekî din nîne û tu encamê nade. Eşkere li naverastê ye. Bi vê rêbazê behsa dîrokê ango civakê nayê kirin. Ya li vir tê kirin dîrok nîne, fîzyolojiya civakî ye. Saziyên civakî çiha bandorê li hev dikin an jî hev diyar dikin ji sedî sed dîrokvegotin nîne. Pozîtîvîzmeke gelekî çor e. Ji bo mirov karibe behsa dîrokeke manedar bike, pirsa kilît ew e ku mirov zanibe hêza wê ya herikînê çawa ye û di dema herikînê de çawa pêk tê. Eger mirov zanibe kîjan zihn û îrade xebitiye û di wê kêliyê de bi tesîr bûye, xwegihandina wê mane û îradeyê, çêkirina dîroka rastiye yan jî şîrovekirina wê ye. Dibe ku ev yek pêngaveke ekonomîk be. Her wisa dibe ku çalakiyeke dînî be. Ya girîng ne sîleh e, ya girîng kêliya kişandina lingê wê ye û destê wê dikişîne ye. Tu çiqasî dixwaze ew qas hewl bide sîlehê ji aliyê ekonomîk, hunerî, siyasî û eskerî ve analîz bikî, lê vegotina te ya bi vî rengî dibe ku tenê qîmetê xwe ya xem lê hebe. Lê divê ez her tim dubare bikim ku wexta were gotin herikîna dîrokê ya divê mirov fêm bike Lingê sîlehê timî ji aliyê destê xwediyê xwe ve tê kişandin. Belkî ji bo çêkirina sîlehê behsa hewcedariya bi hosretiyeke mezin û xebateke ekonomîk were kirin. Ew dibe, lê ev helwest bi xwe jî ji îfadekirina dîrokê hîç fêm nake. Divê neyê ji bîr kirin ku dîrok sîleheke ku timî dixebite. Sîleheke dixebite, timî fîşek li ber e, dest li ser lingê wê ye. Di dîrokê de yên xwedîberpirsiyariyên stratejîk vê baş dizanin. Ji împaratorên Romayê ez şaş nebim Valentilones bû, ji bo şîrkatiya împaratoriyê birayê xwe dide erê kirinê. Kesên ew hilbijartine piştî demeke kin dibêjin ku ew ji ya xwe vegeriyane. Lê ew ji wan re dibêje, Ji ber ku we carekê hilbijart mafê we yê li berrabûnê nema. Bi vê gotina xwe baş îfade dike ka dîrok çi ye. Girîngiya vê vegotina derbarê rêbazê de ji bo maneya dîroka modern a kapîtalîst ez ê di beşê pêwendîdar de qala wê bikim. Em ji bo ketina dîroka şaristaniyê pirsgirêka rêbazê jinedîtî ve neyên da ku hinek xuya me jî di hevîrê zanista manedanê de hebe. Nirxê şîroveyekê bi qasî ku hêza wê ya ravekirinê ye. Ewqasî ji nirxê wê yê bikaranîna di xizmeta kesên timî li bin nîrê hukmê dîrokê de dimeşin, lê dîsa jî timî dikarin însiyatîfê bi kar bînine. Şîroveya dîrokî ya rastî ji bo kesên di rola qurbanên dîrokê de ew e ku wan ji rola qurbanan derîne, wan bigîne serwextbûn û îradeya ku hêza bicihanîna azadiyê bide. Şîroveyeke dîrok û civakî ya zêdetir qurbanên xwe mehkûmê yên kirine qurban dike, bi gotina rizgarî di demeke nêz de ye serî li wan bigerîne, çendîn îdia bike ku zanistî ye jî, çendî li ser navê qurbanên xwe behsa şîroveyê bike jî, eger ev kes niyetxirabên bi zanebûn mirovan ji rê derdixin nebin, di rewşeke gelekî xafil de ne, serhatîbêjên dîrokê yên pûtanin. Yek. Divê em civaka Sumeran çawa şîrove bikin? Mijara me destpêka sosyolojiya pêkhatinê ye, girêdayî vê armancê em ê cîh bidin Sumeran. Em li vir bi dîroka şaristaniyê danakevin. Lê divê şîroveyên ji bo kêrhatina wê bêne fêmkirin. Ez li bersiva vê pirsê digerim. Em divê mînaka Sumeran di şîrovekirina dîrokê de çawa bigirin dest û binirxînin? Divê bersivên Em bidin hem rêbazê zelal bikin hem jî ji bo destpêkirina dîrokê bi kêr bên. Gelekî baş û kêrhat ye ku mirov vê mînakê ji pir aliyan ve bigire dest û li ser raweste. A. Li Mezopotamya jêr li devera Dîcle û Firat nêzî hev dibin û dibin yek, ev şaristanî li ser erdên dewlemend ên alüvyon û bi qamir ava bû, Hînê li bakurê wê Tilxelef beriya zayînê şeş hezar û çar hezar ket qonaxeke mezin ku jê re qonaxa bisazîbûna neolotîk jî tê gotin. Tê de qût û zadên cûr be cûr hatin bidestxistin. Bi qasî teknîkên rê li ber vê hilberandinê vekirin ya esas civaka gund bû ku rê li ber zîhniyeta teknîkê keşif bike vekir. Bi cîhbûyûn û hewcêdariya xwe bi erd û axê heye. Bi vê re saziyên civakî yên hevdu xwedî dikin pêş dikevin. Bi sazîbûnê re zîhniyeta civakî xwe bi rêxistin dike, kolektîf dibe. Xweşbûna demsalan û barana têr dibare avdaniyê di rêza pêş de ferz nake. Lê mirov li girîngiya avdaniyê serwext dike. Ber bi salên sê hezar yên berî zayînê tê îspatkirin ku gelek gund li Mezopotamyaya jêr li ber bajarbûnê ne. Di vî warî de bi dehan mînakên di encama erdkolanên li qadên arkolojîk de derketine hene. Yek ji nîşaneyên bajarbûnê diyar dike, bedenên dor li wargehên li ser gelek gir û tilan digirinin. Lê ji ber ku avdanî bi sînor tê kirin û debir bi baranê tê, mezlimbûna zêde û bi hejmar pirbûnê dixe zehmetiyê. Li çêr Dîcle û Firatê gelek erd hene bi bereket in û ji bo avdaniyê baş in. Îspat bûye ku di salên pênc hezarî berî zayînê de gundên pêşî yên bicîhbûyî ji bakur ji çanda Til Xelef daketine. Jixwe şêniyên wê demê zêde dibin li deverê timî tevger rekê ferz dikin. Gundên mezin û zêde dibin, ji bo belavbûna li çardorê xwe li maneyê digerin. Me hewl dabû ku em vê pêvajoyê bi xalên sereke diyar bikin. Li jêrtir li başûr kêmbarîna baranê avdaniya li herêmê ferz kiriye û vê yekê jî bi xwe re rêxistiniyeke berfireh hewce kiriye. Em dibînin rêxistiniya îdeal a jê re zîgurat tê gotin di çarçoveya perestgehan de pêk tê. Sê fonksiyonên zîgûratan ên di zik hev de ji bo mirov bi tevahî civaka Sumeran ji hev derxîne û fêm bike têra xwe girîng in. Fonksiyona yekemîn, li qatê herî jêr ê zîgûratê xebatkarên li nav erdê perestgehê dixebitin. Hosteyên amûr û alavan jî li vî qatî dihewin. Fonksiyona duyemîn, li qatê duyemîn rahibên rûniştin e, wezîfeya rêveberiyê bi cîh tînin. Rahib karê hilberînê yê mezin dibe hesab dike. Ji bo xebatkaran kolektîf bide xebitandin divê hêza razîkirinê ya rewakirinê çêke. Ango divê hem karê dinyayê û hem jî yê dînî bi hev re bimeşîne. Fonksiyona sêyemîn jî hebûna xwedayî ya li qatê sêyemîn e ku nimûneyeke pêşî ya weke panteona xwedayan bicîhtîne. Di warê bandorê de çawa ku min di parêznameya xwe ya bi navê Mirovê Azad de jî îdia kiribû, zîgurat ji bo civakên şaristaniyê yên paşê bên fena modelekê ye. Ev damezrandineke wer îdeal e ku modela sereke ye ya ku civaka bajarên îro hejmara wan bi sedhezaran e û serjimara wan ji milyonan bihuriye jê zêde bûne. Û min gotibû malzaroka rêxistiniya rengê dewletê ye ku di nava civaka bajêr de xwe saz kir. Zîgûrat di dema xwe de ne tenê navenda bajêr e, bajar bi xwe ye. Bajar jî dabeşî sê beşên sereke dibe, yek jê perestgeh e, ango mala Xwedê, ku li vir rewakirin û bi cîanîna wê tê kirin, beşa hinekî firehtir ew beş e ku lê rêveberên bajêr rûdinên û beşa herî berfireh kolanên xebatkar lê dimînine. Zîgûrat van her sê fonksiyon û karan bi hev re bicîhtînin. Di heman demê de li dinyayê mînaka yekemîn a damezrandinê ye. Em wexta hinekî din ji nêz ve binêrin, em ê bibînin ku ji sedî sed Rahib muteşebbîsê yekemîn e. Li gorî dema xwe kapîtalîst yan jî patron û axa ye. Karê wî yên dîrokî hene ku divê bicivîne. Berê pêşî damezrînerê bajer e ku mohra xwe li civakan û dide. Li dora wî ne gundekî ji rêzê, bajarek reng digire bi gewde dibe. Eger em zehmetiya vî karî di roja me ya îro de jî li ber çav bigirin, em ê meznahî û zehmetiya wezîfeya rahib hînê baştir fêm bikin. Ji bo bajarên û ava dibe, hewcedarî bi gelek xebatkaran heye. Wê ev xebatkar ji ku bêne anîn? Ji kilan û etnîsteyan girtin û stendina mirovan gelekî zehmet e. Weke îro bêkarî bi sazî û bi cih nebûye. Tek tûk mirovên ji etnîsîte û kilana xwe qut dibin têrê nakin. Mirov hînê neketine dema bi zor kolekirinê. Bi îhtimaleke mezin avantaja rahip hemû bikaranîna xwedê weke sîlehê ye. Ha di vir de bikêrhatina şihane ya rahip li ser kar e, wezîfeya avakirina xwedê. Ev mijar têra xwe girîng e. Eger di vê erk û wezîfeya xwe de bi ser nekeve, wê civak û bajarên û ango hilberîna zêde çênebe. Ev mînak jî baş rave dike çima rêveberên pêşî yên dewletê rehevin. Ne bi tenê bajêr, hilberîna zêde û civaka nû bi xwedê re bi tevahî dinya têgînan, hesab, sêhr, zanis, huner, malbat û heta serbiserkirina pêşî jî zîgurat divê ji nû ve plan bike, bi projeyekê ve girê bide û ava bike. Rahib muhendisê pêşiyê civakê ye, mîmarê pêşiyê modela pêşî ya pêxemberiyê ye, ekonomîstê pêşiyê, karsazê pêşiyê, serkarê pêşiyê, qralê pêşiyê. Em bi awayekî berfireh li karên bingehîn ên rahib binêrin. Bi. Yek ji karên girîng ên sereke yên rahib avakirina dînekî nû û xwedayekî ye. Li gorî şîroveya min, cewherê vedîtina dîn a rahibên Sumeran girêdayî perestina totemên berê ne. Ev vedîtina dîn a rahibên Sumeran xelekek e ku têkiliya xwe bi dînên birahîmî re heye, dînên birahîmî jî ji putperestiyê bihurî bûn. Vedîtina dînê rahibê Sumeran û dînên birahîmî ji hev qut xuya dikin, lê ez bawer dikim ku di nava wan de têkiliyek heye. Ango weke têgîna hêzê xwedayê bi nîzama ezmanan re mijûl dibe û dînê totemîk ê nasnameya civakê diyar dike di nava hev de xuya dikin. Şîroveya dibêje, totem nasnameya klanê û şiklê wî yê berfireh qebîleyê îfade dike bi giştî tê qebûlkirin. Her çê objeyeke di jiyana klanê de girîng be dikare bibe totem. Bi piranî objeyên hêzê îfade dikin têne hilbijartin. Di navê eşîr û bavikan de em îro jî rastî navên mîna şêr, baz, mar, gur, roj, ba, baran, dar û nebatên girîng tên. Ev nav ê ji wê demê mane. Hêza dînamîk a neolotîkê jin dayik e û tiştên pîroz li dora wê çêdibûn. Ev yek rewşa rahibê mêr bi bîr dixe. Nîşaneyên xwedayên ezmanî û totemîk, sembolên bereket û zêdebûnê bi navê jin dayikê girîng dibin. Xwedawendiya dayiktiyê wê hînê paşê bi xwedayên rahibên Sumeran bikevin nava şerekî mezin. Nemaze xwelhevrakişandina xwedayê mêr ê Xasûk Enkî û fîgura sereke ya xwedawendiyê Înanayê mijara sereke ya destanên Sumeran e. Di binê vî şerî de berjewendiyên cihê hene. Li tejaneya Firat û Dîcleya Jor bi pêşengiya jin dayikê li dora gundan civakeke gunda Neolotîk a rê nade mitîngeriyê heye. Li aliyê din civaka bajêr a cara pêşî ji aliyê Rahib ve tê avakirin heye. Di navbera van her du civakan de şer û pevçûneke berjewendiyên cihê heye. Di dîrokê de cara pêşiyê ev çend pirsgirêkên civakî yên cidî derdikevin holê. Bêguman çavkaniya şerê di navbera rêveberên her du civakan de pirsgirêkên civakî ne. Weke em di dîrokê de dibînin, têgîn û zimanê vî şerî ji aliyê şêweyên zîhniyetê yên wê demê ve têne diyarkirin. Ji ber ku şêweyên zîhniyetên îro wê demê tine ne. Civak bi xwe bi nasnameyeke nîvxwedê tê îfadekirin. Zihnê mirov hînê ji nasnameyeke mucerred gelekî dûr e. Zihnê mirov ê wê demê yeqîn dike ku xweza zindî ye. Xweza bi xweda û ruhan tijiye. Destdan û destwerdana wan dikare encamên bi tehluke bi xwe re bîne. Bi tevahî pîroz in. Divê mirov bi rêz û hurmeteke mezin nêzî wan bibe. Li hemberî wan bêhurmetiyeke herî biçûk dikare rê li felaketê veke. Ji lewra ji bo neqehirin divê ji wan re qurban û boraq bêne dayîn. Ew çend girîng dibe ku pîrozan û xudayan bi qurbanan razî û xweşhal bikin, qurbankirina zarok, keç û xortên ciwan demeke dirêj weke rêwresmekê dewam dike. Ev rêwresmeke ku dike girîzok bi bedena mirov bikevin, lê her kes bawer dike ku bi vê çivak li ser piyan dimîne. Ev rê û resm di demeke dirêj de ji aliyê rahib û rahîbeyan ve ji rê tê derxistin û tê berevajîkirin. Lê eşkere ye ku cewherê wê ji sedî sed bi pîrozbûn û parastinê re eleqedar e. Her cure têkiliya di navbera komên mirovan de bi têkilî û nakokiyên di navbera van pîroz û xudayan de tê îfadekirin. Zihn û ziman bi vî awayî hatiye avakirin. Zimanê zanista pozîtîf a îro tune ye. Mirovatî vî zimanê zanista nû ya poztîf di van du sed salên dawiyê de nas dike. Em dema hewl din dîrokê şîrove dikin, divê em vê rastiyê ti carî ji nedîtî ve neyên piştguh nekin. Ji lewra şerê di navbera Înnana û Enkî de pevçûneke dijwar a civakiye. Bêguman bingehê madî yê vî şerî heye. Jixwe em di pevçûna îro li Tirkiyeyê de jî dibînin ku şîroveya em dikin rast e. Hêzên CHP'ê yên xwe zanistî û postivîst dihesibînin û akp ya metafizîk a îdia dike ser bi bawerî û dînê Îslamê ye li ber hev din. Pevçûna di navbera van her du hêzan de careke din ji nêz ve nîşanî me dide ku diyalektîka dîrokî çawa ceryan kiriye. Em divê baş fêm bikin ku ti hêza ekonomîk, siyasî û eskerî tine ye ku dîn tewlî pevçûna civakî neke. Em vê fêm nekin, Heye ku em bikevin rewşa sosyalîzma pêkhatî. Vedîtina rahibên Sumeran xwedayê ezmanan En û xwedayê li erdê Enkî xwedî karektereke nêr ango mêrane ne. Ev yek rastiya mêr a di civaka Sumeran de derdikeve pêş nîşan dide, ango mêr pîroz dikin û wî dikin xweda. Ev pîrozbûneke welê ye ku mêrê nû yê bilind û pêşeng, civaka ji erdê heta ezmanan bûye pîroz, xwedayî bi xwe ye. Eger em binê meseleyê hinekî din bikolin, em ê baş bibînin ku ya tê bilindkirin û mezinkirin çîna rahiban bi xwe ye. Çawa ku em binê baweriya Inanna'yê dikolin jî em dibînin hêza afirîner û rêveber a neolotîkê hêza civakî ya jin dayikê ye. Têkoşîna di navbera aliyan de, her çend di dema civaka Sumeran de heta salên du hezarî berî zayînê mêzîna wê li dijî jinê xirab be jî di nava weznekê de ye. Têkoşîna di navbera jin û mêr de ya heta îro dewam dike, mirov di dîrokê de bi rengên wê lê bikole wê sûdwar be û mirov wê karibe jê hîn bibe. Em ê hewl bidin vê yekê bikin. Rahib qatê şorê ziguratê ji xudayan re veqetandiye û vê derê weke sirrekê vedişêre. Ji bilî xwe destûrê nade ku kes biçe vî qatî. Ev gava taktîkî ji bo pêşketina dînî girîng e. Bi vê yekê hem meraq û rêzgirtina mirovan hem jî girêdana wan pêş te dibe. Ser rahib ji civakê re timî dibêje û belav dike ku li qatê jor bi Xwedê re dipeyive. Yên dixwazin gotina Xwedê bibihîsin divê guh bidin gotina ser rahib. Ji ber ku ew bi tenê berdevkê erkdar ê Xwedê ye. Ev rêwresma bi heman awayî derbasî dînên Brahîmî jî bûye. Hezretî Mûsa li çiyayê Sînayê bi Xwedê re peyivî û deh ferman anîn. Navekî din ê Hezretî Îsa berdevkê Xwedê ye. Gelek caran xwe li axaftina bi Xwedê re ceribandiye lê her carê ev hewldanên wî ji aliyê şeytên ve hatine asêkirin. Lê di dawiyê de bi ser dikeve. Derketina Hezretî Muhammed a Mî'racê jî nîşan dide ku heman rê û resm bi Îslamê dewam dike. Qatê Jor di dînê Grek-Romayê de weke pantewonê gelekî bi rêk û pêk û bi heybet tê sazkirin. Di dînên Brahîmî de jî bi rêya hewra, dêr û mizgeftê hîn bi heybet û ji nû ve têne sazkirin. Rola tebeqeyên dînî ya di nava civakê de zêde dibe eşkere xuya dike. Serrahib ew kes e ku li qatê Xwedê li mala wî dikare bifikire, bihizire û biponije. Ji bo sererastkirina nû ya civakê serketî û bi tesîr be, divê ev sererastkirin li gorî gotinên di navbera wî û Xwedê de di bin pêk bê û ev yek gelekî girîng e. Ji bo temsîla hin xwedayan cara pêşî hin heykel li vî qatî têne bicîkirin. Bi vê vedîtinê meraq û kakûniya mirovan hînê zêdetir bû. Fîgur û pûtên sembol ên xwedayê têgîn hewce têne dîtin. Jixwe meciyê mirovê wê demê li şûna bi van têgînên micerred û neberçav bifikire, zêdetir meyla wî li ser xebata bi pêşnûmeyên zîhnî yên fîguran e. Fikra nefîgurî ango fikra devkî, fikra micerred, fêmkirina wê pir zehmet e. Tesîrên zimanê sembolan gelekî li ser komên mirovan heye. Ji lewra têgînên xwedayan ên bi fîgur û pûtan têne fêmkirin. Ji serdema dayik xwedawendan gelek fîgurên jinên qelew mane hînê nes biçûk in û jin dayike hilberîner û bi bereket temsîl dikin. Mala Xwedê ya pêşî qatê jor ê zîgûratê ye. Paşê panteon, dêr, sînagog, mizgeft û cemîe ango zanîngeh in ku mirov têra xwe ji van mînakan hîn dibe. Ev pêkhatinên dîrokî yên weke xelekan bi hev ve girêdayî ne, hafiza û bîra pîroz a civakê û nasnameya wê îfade dikin. Îlahiyat bi navê wê yê din jî teolojî an jî xwedênasî vê hafizayê bi awayekî felsefîk hîn dike. Ji mînaka pêşî qut û micerret hîn dike. Di dîrokê de berevacîkirin û çeloxarîkirinên herî mezin di qada teolojî îlahiyatê de têne kirin. Bêguman mirov nikare di pêşketina zanist û felsefeyê de rola îlahiyatê jinedîtî vebe. Lê ji ber ku çavkaniya civakî ya xwedayetiyê destnîşan nekirine, ji mucerredê çûne mucerredê, ji pût xwe avêtine pût û wisa meşandine. Ji ber civaka ava kirine, bi giştî ji şaristaniyê û bi taybetî jî ji pêkhatina şaristaniya îro çîna berpirs a sereke ye. Bêguman şîroveyên îlahiyatê yên xwe berdin çavkaniyên resen û rast gelekî bi kêra zanista manedanê hatine. Lê divê mirov ji bîr neke ku ew bi pozîsyona xwe ya li cem tevahiya nîzamên fermî yên hiyerarşî û dewletê bi zanebûn an jî xweber maneyê gelekî berovajî û çeloxarî dikin. Ji bo fêmkirina Rojhilata Naverast a îro, em ê van xisûsan û di her qonaxa girîng de şêweyên wê yên nû analîz bikin û hewl bidin da ku bêne fêmkirin. C. Karê duyemîn û girîngê Rahib muhendîstiya civakê ye. Hem di plansazî û avakirina civaka nû de hem jî di rêveberiya wê de bi xwe cih digire. Ev wezîfe li qatê Rahiban qatê duyemînê zîgûratê tê meşandin. Rahib weke qasidên Xwedê wê di bin berpirsyariya ser Rahib de weke çîneke pîroz zêde bibin. Weke komeke hindikayî ya rêveberên her bajarî wê kasta hîyeraşîk a pêşî pêk bînin. Me bîla sebep negot ev modelên pêşî yên rahib û profesoran jî ev in. Rahiban kesên di qatê yekemîn de dixebitandin, ew bi xwe jî bi Xwedê re, bi zanist û bi cîanîna wê re mijûl dibûn. Nivîs, matematîk, astronomî, bijîşkî, wêjeyî û bêguman zanista xwedayetiyê hîmê wan li qatê navîn li odeyên rehevan hat danîn. Qatê navîn di heman demê de modela pêşî ya dibistan û zanîngehan e. Perestgehên li qatê xwedayan protîpa dibistanên li qatê reheban bûn. Ji ber ku karûbarên civaka bajêr mezin dibin, bêguman rêvebirina van karan di vê yekê de bi tesîr e. Divê mirov baş fêm bike ku xebatên maddî bi serê xwe, ango bi şîroveya Marx bi kedkarên azad ti carî nehatin meşandin. Dema kapîtalîst jî di navê de di ti civaka çînî de nabe ku xwediyên milkên taybet an jî kolektîf bibin xwediyê kedkarên azad. Ti mirovê bi rewakirin û zordestiyê nekiribin evd, wê nikaribi di nav milkê xelkê de azad bixebite. Wexta cih hat em ê van mijaran jî şîrove bikin. Rahib karên rêveberiyê bi piranî bi rewakirinê dimeşînin. Di vê de hunera wan a herî mezin berdevkiya Xwedê û zanista di yekdestiya wan de ye. Berdevkiya wan a Xwedê û vedîtinên wan ên zanistî hêzeke mezin a rêveberiyê dide. Em ji bîr nekin ku di kapîtalîzmê de jî zanist hêz e. Em bi bîr bixin ku hîmê vê zanistê di civaka neolotîk de nemaze di dema Tilxelef de berî zayînê şeş hezar û çar hezar hat danîn. Kêrhatinî û alîkariya xwedawendên jin dayîkê di vê demê de diyar kerin. Divê baş were fêmkirin ku jin dayîk di kedîkirina heywanan, tevahiya nebatan, tevn, kûzik û gîzikan, destsar û hêran, mal û malên pîroz de hîndekar û perwerdekara pêşiye. Xwedawenda dayîk Îndana di têkoşîna xwe ya li dijî xweda Enkî de, îdeya wê ya herî mezin ew e ku bi israr ji Enkî re dibêje sed û çar vedîtinên wê jê dizîne û ew xwediyê van vedîtinan e. Di bin vê israrê de ev rastiya em balê dikişînin ser heye. Ango gelek vedîtin berhemên jin dayîkê ne. Rêveberên mêr ev ji wan dizîn, Em ê bibînin ku qonaxa şaristaniyê hinekî jî li ser vî esasî hatiye avakirin. Bê guman em nikarin vedîtinên rahiban biçûk bibînin. Di hîmê zanistî yê şaristaniyê de ji sedî sed vedîtinên wan ên weke nivîs, astronomî, matematîk, bijîşkî û îlahiyatê hene. Li cihê ku mirov bibêje di pêvajoya destpêkirina zanistî de rahibên Sumeran xwedî roleke sereke ne. Di dîrokê de bi qasî ku tê zanîn ji qiralên pêşî yên Sumeran re Rahib Qiral dihat gotin. Rahib Qiral di civaka bajêr de qiralên pêşî ne. Her bajar pêşî Rahib Qiralekî xwe heye. Li ser hîmê zanist û îlahiyatê xwe rewa dikin ku ev jî sedema bingehîn a rêveberiya qiraliyeta wan e. Ev rewş di heman demê de wê bibe aliyê wan ê qels û lawaz. Piştî demeke diyar wê dema xanedaniyan dest pê bike. Di vê de jî serê xanedaniyê bi zilamê xurt re hevdû digirin û eskerên li dora zilamê xurt di vê de xwedî rola bingehînin. Zor wê karibe zora lîstika reheban bibe. Em ê paşê li ser vê mijarê rawestin. D. Li qatê herî jêr xebatkar hene. Ji ber ku kesên di vî qatî de cih digirin bûne hîmê pêşiyê koletî, serftî û karkertiyê, divê em wan baş fêm bikin û li xebatkarên qatê yekemîn baş serwext bibin. Ev ji ku û çawa peyda kirin? Di vê de rola zor û razîkirinê çi ye? Ev ji kîjan komê û di berdêla çi de têne peyda kirin, di nava wan de jin hene? Rola jinan û malbatê çi ye? Bersivdana van pirsan wê mijarê gelekî baş zelal û rohnî bike. Di pêkanîna komên pêşî yên xebatê de heye ku hêza razîkirinê ya rahib li pêş be. Mirov dikare bifikire ku di sîstema hilberînê ya pêşî de bi xêra zat û qûtê bi rêya avdanê zêde bûyî kesên dihatin xebitandin ji cihên jê hatine baştir dihatin xwedîkirin. Bi zêdebûna şêniyan û koçberiyê re kesên di encama pevçûnan de bi qebîleya xwe re li hev nekiribin û cihekî pê de biçin tine be Heye ku perestgeh ji wan re cihekî çare û rizgariyê be. Sedemeke din a muhtemel ew e ku xebata di avakirina perestgehan û suxureyên wê de pîroz bû. Belkî jî vê roleke girîng lîstibe. Di rê û resma Rojhilata Naverast de gelek caran tê dîtin ku her qebîle û malbat di çarçoveyeke bi sînor de zarokên xwe didin xizmeta perestgehê. Angariya perestgehê kategoriyeke giştî ye. heta payeyeke anorê jî dide. Kesên li perestgehê dixebitin di nava civakê de hînê zêdetir xwedî rûmet û anor in. Bi şiklekî mirov dikare bişibîne keşîşxane û xelwetên xirîstyanan. Aliyên wê yê dişibin terîqetan jî hene. Di nav milkê şêx de xebat hem anor e û hem jî xêr e. Zîgûrat ji ber ku mînakên herî pêşî û safî yên xebatên kolektîf in balê dikişînin. Mînak hin sosyolog vê xebatê weke sosyalîzma fîrewnan dibînin. Eşkere ye ku zîgûrat mînaka pêşî ya biciyanîna komûnîstiyê ye. Komên pîşekar jî di nava koma xebatkaran de cih digirin. Tev bi hev re dişibin hilberîna karxaneyekê. Berhemên zêde di kewaran de têne hilanîn. Eşkere ye ku ew li dijî Xelayê pergalekî baş e. Xebat û tevgereke bi vî rengî hêza rahiban bi awayekî nedîtî zêde dike. Ti malbat an jî qebîle nikarin xwe bigînin vê astê. Hêzek çê dibe ku ji tevahiya malbat û qebîleyan mezintir e. Zîgûrat ma zaroka civaka nû dewletê ye. Her du li vir ruh bi wan dikeve û bi lebat dibin. Bi qasî zîgûratan ti mînak nikare vê rewşa civaka nû û dewletê raxîne ber çavan. E. Pirsa, di sîstema zîgûratan de rewşa jinê û malbatê çi bû girîng e. Bi ji beriya dînê Dayikxwedawendê bi dînê rahibên zîgûratan re di metnên Sumeran de gelekî tê dîtin. Di ji berî xwe bi gelek awayan nîşan dide. Bi giranî rahîbe perestgehan ava dikin. Hema bêjin her bajarek xwedawendek xwe ya star û parastinê heye. Mînaka Balkêş serhatiya xwedawenda Urûkê Înnanayê ye. Uruk, herhal navê Îraqa îro jî ji Urukê tê, di dîrokê de weke dewlet bajarê pêşî yê Sumeran xwedî cih û maneyekê ye ku ji vî alî ve mînakeke hêjayî lêkolînê ye. Her wiha ji ber ku bajarê Qiralgil Gamêşeşî navdar e. Dibe ku Uruk mînaka pêşî ya dewlet bajar be. Di dîrokê de salên sê hezar û heysed sê hezar berî zayînê weke dema Urukê cih digre. Ji ber ku damezrîner Xwedawend înana ye, ev jî kevntiya bajêr û rola jin dayikê ya hînê sereke ye nîşan dide. Têkoşîna Urûkê li dijî Erûdeyê destan warî ye. Di şexsê Înana û Enkî de têkoşîna di navbera mêr û jinê de bi qasî mînakeke berçav e, her wisa aliyê wê yê destanwarî jî nîşan dide. Fîgurê Xwedawendê bi demê re kêm dibe. Di dema Babîlê de jin ji sedî sed têkçûyî xuya dike. Jin bi qasî ku kole ye her wisa îdî bi awayekî fermî orospiyeke taybet û giştî ye. Tê zanîn ku di beşekî zîgûratê de jinan weke objeyeke eşqê cî girtine. Hem jî keçên malbatên herî baş weke objeyeke eşqê rol girtine û ev yek jî payeyeke anorê ye. Keçikên neqandî û cihwaz li wir têne qebûlkirin. Di nîzama rahiban de pêşandana jinan muhteşem e. Li zîgûratan di nîzama qesran de di warê ciwanî û delaliyê de bi her awayî tên perwerde kirin. Di hin warên huner û muzîkê de dibin hoste û pispor. Ji bo ku mêrên herêmên dewrûberê biecibînin têne nîşandan. Wexta bi hinan ji wan re lehev bikin dihatin zewicandin. Bi vî awayî hem hatina aborî û hem jî bandora perestgehê gelekî zêde dibe. Jingirtina ji perestgehê bi tenê para mêrên esilzade dikeve. Ji ber ku ev jin li perestgehê hatine perwerdekirin, qebîleyên nû yên diçin nava wan temsîl dikin û bi dewlet civaka nû ve girê didin. Baweyekî din ev jin mîna ajanên gelekî baş ên civaka dewleta nû ya Rehiban in. Di serî de Îsraîl hînê jî gelek dewlet vê rêbazê pir bi tesîr bi kar tînin. Bi vî rengî kolektîfkirina jinê protîpa hunerê mala giştî ye. Jin çiqas biçûk dikeve, jina eşqê û xwedawenda esilzade ya perestgehan dibe karkereke xirab a xwedixe bazarê û naçar dibe dikeve mala giştî ango kerxaneyê. Civaka Sumeran di vî warî de jî xwedî anor an jî bêanorîya yekemîn e. Lê tiştekî din jî heye ku ez nebêjim nabe ez vê mijarê li pey xwe bihêlim. Eger ev rêbaz nehatibûya îstîsmarkirin û ber bi payeke bi rûmetir ve biçûya, wê bûbûya tiştekî îdeal. Çi nîzama jin dayikê jê re pêşengî kir, çi jî nîzama mêr bav jê re pêşengiyê dike, di wan de gihandin û mezinkirina keçan bi awayekî baş zehmet e. Ne zanîn ne jî derfetên madî ji bo vê rê didin. Gihandin û mezinkirina jinê hosatî û madiyatê dixwaze. Ji bo jinan dibûyabû ku perestgehên jinan îdeal bûya, lê civaka mêr tê de serwer bi darê zorê û îstismarê van saziyan dixe. Mirov dikare di vê mijarê de ji mînaka Sumeran têra xwe hîn bibe. Di dema Sumeran de saziyek heye, civak dilê xwe dibijînê û her kes hewl dide keçên xwe bide wir. Li gorî vê, bi vî helê xwe jî hînê mînakeke ku mirovatiyê xwe negîhandiye, Keçik di van perestgehan de ji bo gelekî pêş bikevin xwedî derfet û îmkan in. Armanca wan a bingehîn jî neqandina mêran nîne, armanca wan pêşengiya dewlet û civaka nû ye. Ji bo civakeke hînê bi esil û bi eşq a destên mirov jê nebe alîkar in kêr hatîne. Di civakeke îdeal de divê keçik di nîzama hêlînek dibistaneke bilind û pîroz de werin perwerdekirin. Ne Qasim her malbat û malbatên fireh perwerdekirina wan a jinan gelekî paşverû ye û ji dayîna koletiya civaka giştî pê ve ti armancê xwe nîn in. Enstîtûyên Jinanên Azad dikarin bi rola perestgehne hemdem rabin. Ez ê di sosyolojiya azadiyê de hewl bidim li ser vê babetê rawestim. Her wiha ez ê hewl bidim bi tevahî li ser dabaşa malbatê jî bisekinim û ji hev derxînim. Diyar e ku zîgûratan gihandin û perwerdekirina jinê li gorî ku bikeve xizmeta dewlet û civaka nû kirine. Em fêm dikin ku rahib bi rastî hem bi awayekî balê bikşînin û avzûnkirî fikirîne hem jî civak dewleta nû nêzî îdealê bi rêk û pêk kirine. Weke çalakiyeke civakî bazirganî nû pêş dikeve û rola zîgûratan di vê yekê de eşkere ye. Her çend di metnan de tine be jî, ez texmîn dikim ku zîgurat di heman demê de bi rola tîcaretxaneyê jî rabûne. Hilberandina amûrên pîşesaziyê û berhemê zêde jî karê bazirganiyê ye. Dîrok dema beriya zayînê çar hezar û sê hezar salan weke serdema pêşketina bazirganiyê qebûl dike. Civaka Sumeran ji sîstema diyarîdayînê derbasî sîstema serbiserkirin an jî bi hevguherandinê dibe û ev dem li belavbûna zêde ya serdema metabûnê rast e. Ji lewra divê ku civaka ser bazirgan çêb be. Ji mînakên di dîrokê de em fêm dikin ku wisa bûye. Di dema berî zayînê sê hezar û pênc sed û sê hezarî de wer xuya dike ku sîstema kolonotiyeke ûrûkê dest pê dike. Di sîstema Toros Zagrosan de koloniyên Urûkan bi awayekî xwezayî li ser navê dewletê belkî jî pêngava pêşî ya kolonîtiyê ne. Koloniyên xanedaniyê kevintir in. Her wiha koloniyên cihê yên qebîleyan koloniyên rastî nayên hesibandin. Ji bo koloniyê hewcedarî bi bajarekî metrepol heye. Divê Urûko ke metrepoleke gelekî navdar xwediyê koloniyan be. Hînê paşê koloniyên Ûr berî zayînê sê hezar û du hezar û Asûrê berî zayînê du hezar û hezar û heft sed û pêncî navdar in. Fikra min a şexsî ew e ku bajarên serdema Kevin, Harappa û Mohenjadaro yên li pêncavê berî zayînê du hezar û pênc sed û şaristaniya Misrê bi xwe jî berî zayînê çar hezar û mîlad di çarçove û maneyeke fireh de nîzameke koloniyên e ku çavkaniya wan şaristaniya Sumerê ye. Her çiqas serbixwe bin, yekser têkiliya xwe bi bajarên Sumeran re nebin jî ji şaristaniya Dîcle û Firatê derketine. Di pergela Reheban de diyar e ku bazirganiyê roleke misoger lîstiye. Ji ber ku berhemên xwe yên zêde û kêm, divê piraniya pêdiviyên xwe bi rêya bazirganiyê tedarik bikin. Nîzama kolonî ya tevna xwe li her deverê daniye jî ji bo vê yekê ye. Li keviyên Dîcle û Firatê gelek kolonî bi vê armancê hatine damezrandin. Mirov şopê van gelekan dibîne. Ne mase bazirganiya kereste, maden û berhemên tewnê zêde ye. Çawa ku me bi xetên stûr hewl da li dora zîguratê nîşan bidin ku pêkhatina protîpa civaka dewleta nû misoger dibe, pêşketina civaka dewletê bi awayekî berçav çavkaniya xwe simere. Ev mînaka pêşî ya ku bandora xwe li tevahiya sîstema me ya şaristaniyê kiriye, hema bibêjin misoger e ku vedîtina Sumeran e. Ji xwe mînakê din jî yên ji Misirê heta Çînê heman rê diçopînin. Dewlet civaka şaristaniyê bi rastî jî di malzaroka perestgehên rahiban de çêbûye. Em li mînakeke din a berçav rast nayên ku bi awayekî din meyiya be. Em niha di çarçoweya şîroveya xwe ya li ser mînaka zîgûratan de dikarin bibêjin, bi civaka Sumeran serdema qiralên pêşî yên bi maske û li pişt perdeyê dest pê dike. Qiralên pêşî yên bi maske rahibên Sumeran bûn, li pey wan jî qiralên nixumandî yên bi kincên polîtîk paşê tên. Hem jî bi çi xumînî û meşa bi ezamet. Fe. Em dibînin piştî dewlet civaka rahiban dewleta xanedaniyê tê. Pêşketineke civakî ya mîna civaka bi dewlet manebar kiriye û ev yek rola rahib di vê de derdixe pêş. Berê pêşî ji bo plansazî û rewakirina hewcedarî bi mirovên zîrek û ku pê aqil heye. Avakirina civakekê di rojevê de heye ku divê xwe ispat bike. Zehmet nîne ku mirov şîrove bike, ev yek bi hêza eskerî û polîtîk nabe. Ji bo bikarayîna zorê, hewcedarî bi civak û sîstema wê ya rêveberiyê heye ku divê li bazirganî û hilberîna zêde vekirî be û xwe gihan dibîyê. Di vê çarçoveyê de divê civaka nû xwe bi sazî kiribe. Eger hêza eskerî û polîtîk civakeke bi vî rengî bi sazîbûyî zevt bike, maneya xwe heye, na xwe ji çêkirina aloziyê wêdetir bi roleke din ranabe. Bêguman dîroka xanedanîyan li Mezopotamyayê kevn e û bi hêz e. Piştî ku etnîsîteyê xwe bi nasnameyên cuda îfade kir, her eşîr û qebîle di nava nîzama xwe de ji bo parastina eşîrê, ji bo bicihkirina wê li deverên bi bereket û ji bo pirsgirêkên xwe yên navxweyî çareser bikin, li dora kesekî xwedî tecrûbe û ezmûn civiyand. Ev jî pêşketina xanedaniyê bû. Muhtemel e malbatek an jî qebîleyek di nav de bel bibe. Yanî rêveberiya eşîrê çêkin an jî wê bixin destê xwe. Riza endamên eşîrê bê guman diyarker e. Di nava wan de têkiliyên xizmtiyê xurt in. Ji xerîban re cih tune. Bi taybetî di dema şikilgirtinê de weke nasnameya civakî piştî qesbûna nasnameya klan nasnameya herî bi hêz e. Tê gotin ev pêşketin di dîrokê de berî zayînê di salên pênc hezarî de çêbûye. Çavkaniya xwe civaka Sumeran nîne. Bi îhtimaleke mezin pêşketina eşîretê bi komên pêşî yên çand û zimanê Aryen pêk hatiye. Pêşketineke bi heman rengî li cem Semîtîkan belkî jî hînê kevntir e û tê gotin berî zayînê di navbera salên neh hezarî şeş hezarî de çêbûye. Em bi hêzbûna xanedaniyê li Mezopotamyaya jêr heta salên pênc hezarî berî zayînê dibînin. Dema El Ubeyd Navenda Erûdê berî zaynê pênc hezar û çar hezar ya beriya dema Urûkê behsa wê tê kirin ji aliyê xanedanan ve bi hêz bû. Lê em nabînin ku gav davêjin dewletbûnê. Zêdetir delîl û belge hene ku ber bi kolonîtiyê ve çûne. Di navbera salên pênc hezar û çar hezarî berî zaynê de em dibînin malbatên mezin ên semîtîk di nava tebeqeyên çandî yên ariyen de bi cih dibin. Kolonîtiya semîtîk a pêşî li tejanaya Dîcle-Firat a jor xuya dike. Divê mirov xisleteke xanedaniyê baş fêm bike. Ji ber ku ev xislet roja me ya îro jî ji nêz ve eleqedar dike. Ew jî ev e, divê malbat bibe xwediyê gelek kuran, ev hîmê bingehîn ê îdeolojiya xanedaniyê ye. Daxwaza sereke ya îdeolojiya xanedaniyê zewaca bi pir jinan û çêkirina gelek kuran e. Sedema vê yekê ya divê mirov fêm bike hêza polîtîk e. Rahib bi hêza maneyê pêşengtî dikir. Kesê bi hêz ê xanedaniyê jî bi hêza polîtîk rola pêşengtiyê bijîhtîne. Di guhnedana têgîna hêza polîtîk de dibe ku zor derkeve holê. Di guhnedana hêza rahib de jî hêzeke manewî ya weke xezeba xwedê bandoreke bi tehluke ya hişyar dike pêk bê. Serçavkaniya hêza polîtîk jî hêza eskerî ya di bin destê zilamê xurt de ye. Di dema berê ya nêçîrvaniyê de nexasim di dema jin dayik bi bandor de hema bibêjin mêr bê gav û cih lê teng bûye. Ji bo mirov vê diyardeyê bi kurtî fêm bike, divê mirov nîzama jin dayikê û li rastiya malbatê serwext bibe. Di dema jin dayikê de mêr an diyar nîne yan jî bin tûte ye gelekî li ber çav xuya nîne. Jin dayîk wexta zarokan tîne wisa di wê rewşê de nîne ku bi mêrê jî hez dike eşqê bike. Eşq û civaka cinsîyetparêz hînê di rojevê de nîne. Jin bi ti ben û tayî ji bo pîrektîyê bi mêr girêdayî nîne. Mêr jî di wê rewşê de nîne ku li ser jinê serwer bibe û jê re bibêje tu jina min î. Nêçîrvanî karek e ku xwe pê mijûl dikin û ne berdar e, wexta nebe jî zêde qîmeta xwe nîne. Di nava civakê de hîn ew rewş nîne ku bibêje ev zarokên min in. Zarok ên jin dayikê ne. Jin dayik li gorî xwezaya xwe di wê rewşê de nîne ku li pêş şehweta xwe biçe û ji bo zewqê têkiliya cinsî deyne. Bi qasî her rûhber û zindiyî seksualîteyeke wê heye. Têkiliyeke cinsî ji bo zêdebûnê heye. Jin dayik zarokan mezin dikin ji ber ku zarok ji wan in. Ji ber ku ew zarokan tîne û xwedî dike, vî mafî jî bi dest dixe. Ji lewra di demekê de ku tu maneya diyarbûn û nediyarbûna bavbûnê di nava civakê de nîne, behsa mafê bavtiyê jî kirin kelevac ye û heta tiştekî dûrî aqilan e. Lê xwişk û birayên jin dayikê girîng in. Ji ber ku bi wan re mezin bûye. Xal û xaltîk hêza xwe ji vê hiqûqa kevn a jin dayikê digirin. Malbata jin dayikê wê wextê ji xal, xaltîk û ji zarokên wê bi xwe pêk tê. Gotina malbata dayikanî jî vê mijarê îfade dike. Jindayika li serê quncika neolotîkê rûniştî û çanda civakî ya xwedawendiyê ya ji wê çêbûyî mirov dikare bi vî awayî şîrove bike. Ji bilî xalan mêr bintûte, hebûn û tunebûna wan zêde li ber çavan xwe ya nake. Mêrtî û bavtî hînê çênebûye. Xanedantî weke îdeolojî û pratîk di encama berepaşkirina vê nîzamê de pêş dikeve. Di vê nîzamê de ku weke nîzama bavikanî jî tê binavkirin tecrûbeya Kalemêr, hêza eskerî ya di bin destê zilamê xurt e û bi hevgirtina şaman ê şiklekî rahibê berî pîroziyê rêveberiya bavikanî şax û kokên xwe berdidin. Ezmûnên kalemêr serhatiyên wê yên jiyanê îfade dikin. Mirov dikare civateke kalemêr û rûspiyan bifikire. Di lîteratorê de rêveberiya kalemêran a jer re dibêjin jerontokrasî di nava eşîrê de zû pêş dikeve. Kalemêr kesekî biaqil e ku pê dişêwirin. Civat hewceyî wî ye. Ew jî van ezmûn û serhatiyên xwe bi kar tîne û hewl dide zehmetiyên ji ber kalbûnê dikşîne kêm bike. Di nava civatê de bi vî awayî mêzînek di navbera aliyan de çêdibe. Zilamê xurt ew mêr e ku bi nêçîrvaniyê gihîştiye hêza xwe û dixwaze ji çembera jin dayike rizgar bibe. Hêza wî ya fizîkî û bi awayekî serketî bikaranîna wî ya teknîkê şansê wî zêde dike. Bi ciwanên ku dixwazin ji van xisletên wî sûdê bigirin bi wan re yekîtiyekê datîne û bi vê yeke re serketî dibin. Belkî jî di dîrokê de eskerên xulam ên pêşî bi vî awayî çêbûn. Zilamê Nêçîrvan di dîrokê de eşkere ji jinê zêdetir serdest bûye. Hevgirtina bi kalemêrên qebîleyê re bavpîrtiyê li hemberî dabîrtiyê xurtir dike. Xeleka dawî ya bi wan re hevgirtinê dike yên derman din civakê û xwediyên mucîzeyan şaman in. Fonksiyonên hevpar ên rahib û sihirbaz li cemê henin. Perwerdekar e, belkî jî di civakê de pisporê pêşiye. Hinekî bi qeşmerî be jî pisporiya şaman di nava civatê de bi sazî dibe. Şaman zêdetir mêr e. Di avakirina xanedaniyê de bi hevgirtina bi van hêzan re nîzama dagirtiyê derbeke mezin dixwe. Em di metnên Sumeran de şopên têkoşîneke mezin di navbera wan de dibînin. Mêr di bin vî nîzamî de hem xwediyê zarokan e, bav e hem dixwaze bibe xwediyê gelek zarokan, hem jî xwe dispêre van û danehevên jin dayikê hemûyan deste ser dike. Pergala milkiyetê pêş dikeve. Li kêleka milkiyeta kolektîf a dewleta rahib, milkiyeta taybet a xanedaniyê jî çêdibe. Bavtiya ji zarokan re ji vî alî ve jî hewce dike. Ango ji bo mîrate ji zarokan re bimîne mafê bavtiyê şert e. Xanedantî spat û nîşaneya nêzîkbûna civaka çîna bavtî û bavpîrtiyê ye. Xanedan dema xwe li dewleta rahib radikşînin hêza xwe ya eskerî jî bi kar tînin û bi vî awayî şoreşeke polîtîk dikin. Di metnên Sumeran de mirov gelek şer û serûbinbûnên polîtîk ên bi vî rengî dibîne. Ji xwe piştî bajardewletên Urûkê sîstema dewletên Urê ya hat avakirin karektera xwe xanedantiye. Xanedantiya yekemîn, duyemîn û sêyemîn ya Urê vê pêşketinê destnîşan dike. Rêveberiya Xanedantiyê li gorî rêveberiyên teolojîkên rahiban sîstemeke hînê layîk polîtîk xuya dike. Xwedayên nû têne çêkirin. Rahib êdî ketine rewşekê ku bûne alîkarê lîderê siyasî. Dîsa jî rola wan mezin e, lê piştre her biçe wê hêza wan kêm bibe û wê bibin hin kesên ji rêzê yên bi propagandayê nîzamê pîroz û rewa dikin. Yên dewlet ji wan çêbû, ango xwedayên bi maske êdî li dereceya duyemîn û sêyemîn di xizmeta qiralê li pişt perdeyê de ne. Ji bo ku zirxê rewabûnê yê çîna rahibên dewlet sazkirî bi kar bînin, êdî wê texsîr nekin xwe weke qiralxweda bidin zanîn. Her roja biçe çîn û tebeqetî wê xurt bibe, hejmara bajaran zêde dibe û bi vî awayî civaka em jê re şaristaniya Sumeran dibêjin wê mayîndebûna xwe piştrast bike û xwe bi sazî bike. Rê û resma xanedantiyê ya di civaka Rojhilata Naverast de gelekî kevne xwe heta roja me ya îro aniye. Li Rojhilata Naverast pêşketina sîstemên weke cumhûriyet û demokrasiyê têkiliya xwe ji nêz ve bi dewletbûnên çavkanî ya wan rahib û xanedanan re heye. Modela civaka şareza ya Sumeran herî kêm bi qasî modela neolotîkê pêşketina şaristaniya li dinyayê diyar kiriye. Weke têgîn cihêwaziya şaristaniyê ji çandê bi çînîtî û tebeqetiyê re eleqedar e. Şaristanî têkiliya xwe bi çanda çînî û dewleta wê re heye. Bajarîtî, bazirganî, îlahiyat û bi sazîbûna zanistê, pêşketina eskerî û polîtîk, li şûna exlaq derketina pêşa hiqûqê, cinsiyetparêziya civakî ya mêr, nîşaneyên serdest ên civaka şarezan e. Mirov ji tevahiya van xisletan re bi maneke din dikare bibêje çanda civaka şareza. Di vê rewşê de her du têgîn jî dibin hemwate. Di heman maneyê de wê bêne bikaranîn. Mîna belavbûna li dinyayê ya çanda civaka newrotîk a çavkaniya wê Hîlala Bereket pêvajoyeke mezin a duyemîn bi heman rengî li pey wê tê. Vê carê erdên kevana Bereket ên bi rola dergûşa şaristaniyê rabûn ewladê xwe yê za û mezin kir wê bi keçikên gihîştî yên dinyayê re bizewijîne û xwe zêde bike. Ev şibandin li cih e. Em dikarin qebûl bikin ku keçên Xwedawend Dayikê di belavkirina çanda Neolotîkê de her devera lê gihîştin bi sazî kirin. Civaka şarezaya çanda Serwer Amêr îfade dike, Li deverên belavbû tê mana bisazîbûna zarokê kur. Mêrê Xasûk zaroka keç kire pîreka xwe û bi xwe ve girê da. Ji neslê wî wê her mêr zêde bin û mêrtiya şaristaniya me wê heta îro zêde bibe, bihêz bibe û dewam bike. Dudu, Şîrovekirina rast a civaka şareza. Em hewldana xwe ya şîrovekirina civaka Sumeran hinekî din berfireh û giştî bikin, ev yekê hêza me ya fêmkirinê zêde bike û bêtir mejiyê me rohnî bike. Ya divê mirov bike ew e ku divê şaristaniyê analîz bike û ji hev derxîne, maskeyên sazî û zîhniyetên xurt hevdu girtine daxîne, bike ku rûyên li pişt wan, berjewendiyên wan ê rastî û rewşa wan berçav di nava civakê de zelal xuya bike. Bi îdiaya kaltî û pirtiya şaristaniya qedîm a dîrokî civakî radibe û xwe bi dabeşkirina dîrokê ya bi navên Serdema Nû, Serdema Nêz dixwaze xwe ciwan û teze nîşan bide. Di vê de rewşeke seyr û xerîb heye. Ciwantî dema zayîn an jî dema nêz a zayîna diyardeyekê îfade dike. Eger weke ku me ispat kir şaristaniya civaka Sumeran kêliya destpêk an jî zayînê temsîl dike, wê wextê divê ciwantî jî li gorî wê were diyarkirin. Di vê rewşê de wê baş were fêhmkirin ku sifetên weke nû û ciwan ji xapandinê wêdetir tiştekî din nînin û em ê fêhm bikin ku em civaka şaristaniye ya herî pîr û kal in. Eger mirov demê berepaş bixwîne û ciwan pîr nîşan bide, ev yekê bibe dewama piştperdekirin û bi maskekirina civaka şareza. Pirsa divê em bikin ev e, civaka şareza ya em dikarin wê weke şaristaniya bajêr jî bi nav bikin çima ev çend hewcedarê maskekirinê ye? Hostatiya Rahibên Sumeran di warê bi maskekirinê de bê rawestan dewam kir. Xwedayetiya di destpêkê de naveroka xwe manedar û bi esil bû. Çima bû têgîna sereke ya bêmanebûn û têkbirinê? Civaka şareza heta niha gelek fikir li dijî wê û ji bo palpiştiya wê hatine ziman. Lê ya herî bi zehmetî hatiye îfadekirin û bi awayekî serketî nehatiye kirin, rexnekirina şaristaniyê bi awayekî radîkal û gavavêtina ji bo bihurandina wê ye. Ev yek jî serneketina şîroveyên hatine kirin nîşan dide. Hukmekî hevpare ku tê gotin li ser xwesteka mirovatiyê ya ji bo azadiyê zext û zordestiyeke mezin çêbûye. Gelek caran tê gotin ji zû ve gihiştiye sînorekî wisa dewam nake. Hegel dîroka şaristaniyê dişibîne seremoniyeke selexaneyê û bi vî awayî wê mehkûm dike. Saleke wê ya bê şer derbas bibe tine Jiyana bi zor û zext mîna qanûneke xwezayî be tê nîşandan. Îstîsmar mîna rêzek û pîvaneke jiyanê tê qebûlkirin. Durustî, pakî û sadetî weke kêmaqilî tê dîtin. Ez dixwazim bigihîjim vê. Divê mirov şîrovekê bike ku tê de cih bide rexneyeke dixwaze ji civaka şareza bibihre. Bi rexnekirina modernîteya kapîtalîst bi tenê civaka şareza li dawiyê namîne û nayê bihurandin, ev yek di serî de marksîst ji hewldanên gelek ekolan eşkere bûye. Di vê de sedema bingehîn ew e ku civaka şareza ya weke xelekeke pê ve ye, nehatiye analîzkirin. Fikra dinyayê ya navend Ewropa hema bêjin dijberê xwe yên herî hişk jî bê tesîr kirine. Çawa ku di têkiliya çanda neolotîk û şaristanîya Ewropayê de, di têkiliya civak û dîroka şaristanîyên berê û şaristanîya Ewropayê de jî şîrovekirineke were fêmkirin, yek ji wan xisûsan e hewcedarîya me pê heye. Mehkûmiyeta min a di bin zexteke dijwar a vê şaristaniyê de bi amatorî be jî di vî warî de pêşdebirin û xurtkirina şîroveyê hem weke heqekî hem jî weke wezîfeyekê datîne pêşiya min. A. Şîrovekirina şaristaniyê berê pêşî pirsgirêkeke sosyolojiya pêkhatinê ye. Eger şertê bingehîn ê ku ji bo zanist bibe zanist ew e ku mirov di nav çirava pozîtîvîzmê de neperpite, ji cihêwazkirina obje û subjê bibihre û bigihje zanista manedanê, hingî herî zêde hewcedariya sosyolojiya pêkhatinê bi vê qadê heye. Wezîfeya bingehîn a sosyolojiya giştî, destnîşankirin û dermankirin e. Sedemeke bi tenê ya zanînê dikare hebe jiyana em pir pê ve girê dayne manedar bike. Manedarkirina jiyanê jî wê derfet û îmkanê bide me ku em karibin pirsgirêkên pêkhatinê fêm bikin û eger hebin aliyên nedurust ên pêkhatinê em ê karibin ji nû ve ava bikin. Ji bo zanista manedanê civaka şaristaniyê lod û gidîşeke pêkhatinê ye ku herî zêde tê de zehmetiyê dikişîne. Hebûna vê lod û gidîşa pêkhatinan yekser û ji nêz ve têkildarî ji rêderxistina zanista manedanê û bêmanekirina wê ye. Lewîathaneke, mexlûqekî sosret e, çi sîlehên wî hene di dest de bi ser qurbanê xwe de diçe. Qurbanê wî jî li ber ruh dide. Weke gotina dawî wê yan qurbanê wî bi derewê mikur bê yan jî bi her şêwaz rêbazê tine dike. Mirov vê şaristaniyê weke helwesteke li cih dikare bişîbîne her cure cinawirî. Lê ev jî helwesteke paşamayî ye. Tew û pênaseya me ya zanyariyê hebe ev ê tenê xeyalên me yên zarokatiyê be û jê wêdetir ne tiştekî din. Bi hostayî teşxîskirina cinawir têr lê nake. Ya divê bi lez û bez were kirin dermankirine. Eşkere li nave rastê ye bi tevayî hewldan û ceribandinên ji bo dermankirinê ne gihîştine encamê û pûç bûne. Ez bi hevokekê dikarim rewşa herî dawî rapor bikim. Di qonaxa wê ya dawî de lehiya xwînê rabûye jiyan bi gelek êş, jan û qirkirinê derbas bin. Ya herî xirab birçîbûn û bêkarî, her cure nexweşî û şewb û talankirin û hilweşandina eko hawîrdorê. Hawîrdora ji bo jiyanê hewcedariya me pê heye. Eger sosyolojiya me ya pêkhatin û azadiyê dixwaze ji loda sergo ya bi hezaran kesên bi navê civaknasiyê kirine rizgar bibe, divê hêza xwe ya teşxîs û dermankirinê ispat bike. Naxwe weke Adorno gotî, piştî kampên qirkirinê bi tevahî xwedayên li ezmanan zanyarên berdevkiyê dikin, wê gotinek wana karibin bibêjin tine be. Şaristanî ne tenê seremoniyeke selexaneyan e, hînê tiştekî zêdetir e. Şaristanî qirkirineke dewamî ya azadiyê ye ku ev azadî yekane sedema jiyana mirov e. Ji xwe li dawiyê gincirê jiyanê dimîne. Bi teşxîseke hêsantir mirov dikare bibêje ku piştî jiyana azad ji maneya wê hat kirin a jê dimîne şaristaniye. Em wexta li jiyana rihberê herî besît dinerin ya em dibînin maneya ew de jiyanê ye. Maneyeke wisa ye ku dihêle bigihîje milyonan cureyî di nava zinaran de şax berdide, hewce bike li qutba sar jiyana xwe dewam dike, hewce bike difire, ango hêza teknîkeke bê sînor dide ku gelek vedîtinên mirovan li ber wan nikarin behsa hebûna xwe bikin. Civaka Şarezar jî ji destpêkê ve bi dek û dolaban, bi derewan, bi zora rêxistinkirî hebûna jiyana herî bi mane bê mane kir û di qonaxa xwe ya dawiyê de bir ber xwe kuştinê. Gelo ji vê hêza wê pê ve tim mane yan jî bê manetiya wê heye? Di qonaxa şaristaniya Navend Ewropa de sosyolojî bûye sozek ji bo vê hêza wê ji nû ve pê bide naskirin. Çawa ku di xrîstiyantiyê de tê gotin, ev gotina dawî ya Xwedê ye, weke pêdiviya bi rêzgirtinê ya ji bo maneya jiyana rûhberekî herî besît, divê ev gotin bêne terikandin. Hebûna herî pêşketî ya exlaq nikare ev çend neheqiyê bi tiştekî rave bike. Em careke din bi bîr bixin, gotineke bi tenê ya îlah bibêjin nemaye. Ya weke dîrok bi me dane qebûlkirin, ma ne çîrokên damezrandin û hilweşîna saziyên dewletê û saziyên neyekser bi ser wan vene. Ma ne armanca bi tenê mezinbûn û serberjêrçûna xanedanan bi dekûdolaban û bi darê zorê bi destxistina taja desthilatdariyê ya xanedaniyê ya weke şivantiya keriyan tê zanîn e. Ma ne armanca bi tenê ya vê yekê jî îstismarkirina hirî, şîr û heta hewce bike goşt û çerm e. Kîjan çîroka qehremaniyê ji zordariyê azade ye? Kîjan ji îstîsmarê dûr e? Yên ji bo eşîr, qewm û dînê xwe rabûne, kîjan ê îspat kiriye ku ji bilî taca desthilatdariyê xwedî nirx û buha yekî ye? Civaka şareza ya qadeke wê ya mirov lê bimîne û saleke wê ya bê şer nemaye, ma bi rastî ji bilî navê saziya Selexanê navekî din ê manedar heq dike? Yên weke pêşketinên zanistî, huner û teknîkî çîrokên wan têne gotin, kîjan bêy serê mûcîdên xwe yên rastî nexwaribin an jî nehatibin desteserkirin pêk hatine. Rastiya bi çîrokî weke nîzam, aramî û aştiyê tê vegotin, ma ne bêdengiya berxikan e yan jî ma ne seansên şanoyê ye behsa stûxwarkirina li evdan, kole, benî, serf, karker, kedkar bi tevahî bindest dikene, ma ji vê zêdetir maneyeke hûr û kûr heye? Pirsên di derbarê şaristaniyê de bê sînor zêde dibin û xwedî maneyeke hûr û kûr in. Ya hînê seyr û sosret ew e ka çawa diwêrin bi zirzopî van çîrokan weke dîrokeke sirfiraziyê, dînê pîroz, destanên delalî û eşqê, vedîtinên harîka, xeyala cennetê ya ku mirov ê rojekê bigihîjinê, dostanî, camêrî û hevgirtinê weke meşeke mirovatiyê ya qederwarî û mutleq pêşkêş dikin. Bê guman armanca kirina van pirsê min ew e ku têkoşerên maneya jiyanê ya bi tenê azadiye yên ku cewherê wan qehremanî, pîrozî û eşqa destsanwarî ya rastî ye, ez gelekî eleqedarî vê cewherê wan û gotinên wan ên dawî ê negotîme û her wiha ez rêzê ji bîranîna wan re digirim û dilsozê wê me. Dareke gulê ji bo parastina gulên xwe yên delal xwe bi strî û dirrî dike. Eger weke dara gulê hewcedarî bi vê yekê hebe, ji bo hêza maneyê, belkî ji bo parastina jiyana mirovê azad a bi qasî bêserûbiniyê delal e, divê mirov zanibe şer bike. Be. Em niha ji hukmên xwe yên exlaqî derbasî hukmên xwe yên teorîk bibin. Di dema modernîteyê de gelekî behsa têgîna çînayetiya dijberan dikirin, Nexasim rola wê ya di nav herikîna dîrokê de û bi giş aliyên wê fêmkirin gelekî girîng e. Naxwe wê bibe benîştekî demagojîk ê zêde temsarkî û amûrekî piştperdekirina zanista manedanê û ne tiştekî din. Ji bo çînayetî bi rastî were fêmkirin, xisûsa pêşiya divê were zanîn ew e ku lebatên weke ling û des organîzeya wê ya hêzê pêk tînin. Ev lebat bi serê xwe ti qîmeta wan a maneyê nîne. Belkî şibandina me zêde sosyolojîk e, lê di cîh de ye. Herhal ne ya guftûgokirinê ye ku em bibêjin desthilatdariya di civakê de, Lewiyathanê di civaka şareza de hêza herî organîzekirî ye. Eger em dewletê bi rengê ku di civaka çînayetî de bi giştî îstismar û zordariyê pêk tîne şîrove bikin û em bibêjin dewlet ji yekparebûna têkiliyên herî pêşketî yên desthilatdariyê pêk tê, ma ne hingî yên di bin zordestiyê de û yên têne îstismarkirin jî parçeyên vê tevnê yên jê nabin pêk tînin. Ne tenê dewlet, ma şaristanî ji dîn heta ekonomiyê pêkhatineke yekpare û hêza rêxistinkirî nîne. Ma ya esas jî kole, serf û karkerê hatiye organîzekirin û bi qasî neyê jimartin tebeqeyên civakî yên ji jor heta jêr pêk anîn karê bingehîn ê vê hêzê nîn e. Ez divê bi girîngî bibêjim, di rêxistinkirina hêzê de hîç derfet û îmkan nayê dayîn dest û ling bibin sûbje an jî kirdar. Eger desthilatdarî organîzeyeke serketî îfade dike, ji sedî sed li ser kedkarên girdomirdo dibîne serdest bûye. Her çend ev berê hebe jî di şert û mercên desthilatdariyê de qîmeta wê ya subjebûn û kirdariyê wenda dikin. Ji ber vê yekê ji Spartakus heta Komûnarên Parîsê şansê serketinê yê serhildanên kedkarên kole tine ye. Bi şertekî heye, eger ji bo desthilatdariyê qîmeta wan a bibin xwîna teze hebe. Ev yek jî tê wê maneyê ji bilî ku bibin movikeke bi ser civaka şareza pê ve ti çareya wan nîne. Ezmûneya sed û pêncî salî ya sosyalîzma zanistî mînakeke balkêş a xulaseya vê rastiyê ye. Baş e, gelo di navbera kirina nava çarçoveya têkiliyên desthilatdariyê û van encaman de pêwendiyek nîne? Xisûsa divê were fêmkirin ew e ku asta girêdana çînayetiyê û çawatiya wê bi desthilatdariya fermî re çi ye? Çînayetî bi serê xwe weke çalakiyekê mane yan jî qîmeta xwe heye yan na? Tebeqeya jor a çînayetiyê çi efendî, senyor, patron û bûrjwa be, çi jî tebeqeya jêr, kole, serf û karker be, di têkiliya bi desthilatdariyê re hema nêzîkatiya îdeolojîk-polîtîk tê fêmkirin. Îtiraza di nava xwe de dikin zêde qîmeta wê nîne. Ev têkilî û tewneke welê ye bi hezar ben û girêkan bi hev ve ye. Tu li ber yekê rabî yan jî biqetînî, neh sed û nod û neh hêwan yekser û tavilê li ser kar in. Cihê qetandî girê din an jî bi hev vedikin. Yê qetandî jî heta baş girê nedin bernadin. Hewce bike, serê wî jî jê dikin. Em di pêşnûmeya pêşî ya dewlet desthilatdariyê de ya ji serekên xanedan û rahibên Sumeran ve ava kirin, di têkiliyan de li rewşa xebatkar û kedkarên qebîleyê bifikirin. Xebatkarê rahiban dest pê kiriye wî dikin evd, bi dijwarî di bin bandora rewakirina xwedayên li du qatan di ser wî re nû çêkirî de ye. Ji xwe ti hêza madî bi qasî têgînên pîroz nikare bandorê li ser ferd bikin. Ji xwe xebatkar di bin bandora vê rewakirinê de nebe wî nagirin wê derê. Ya duyemîn li gorî berê wî baş xwedî dikin. Ji xwedîkirinê wêdetir alternatîfeke din ji bo wî xuya nake. Ya sêyemîn, li gorî berê ji aliyê xwestekên cinsî ve jî bi rastiya horiyên delaliya wan li her deverê belav dibe xeyalên wî têne xemilandin. Ji artêş û medyayên îro qat bi qat zêdetir ji bo stûtewandin û guhdana sîstemê jin têne pêşkêşkirin. Di çarçoveya çînî de ev evdekî nû yê serhildarê ji bo azadiyê nîne. Bibe bibe xayînekî azadiyê ye yan jî bûyereke ji têgihiştina jiyana azad bê pare belkî tiştekî din e. Xanedan jî wextê dikeve nav têkiliyên dewlet desthilatdariyê dikeve nav heman pratîkan. Şertê pêşî di nava hêzên hevgirtinê yên sereke de rêxistiniyeke xurt a xwe dispêre berjewendiyên darî çavtir û zexmtir e. Di nava mal û malbatê de, di nava qebîle û eşîretê de ji xanedan re rêz tê girtin û rewşeke wî ya rewa heye ku rê li ber tirsê vedike. Rêwresmên qebîleyê hîrarşiyê timî mezin dikin. Nerehetiyên biçûk jî yan bi aştiyê yan jî bi şer bi dawî dibin. Di nava guloka van têkiliyan de xanedanekî ber bi dewletbûnê ve diçe, eger mirov weke aliyê wî yê herî qels karaktera wî ya çinî nîşan bide, ev ê nebe nêzîkbûneke stratejîk. Ez dixwazim bigihîjim vê, Çînayetî yek ji karakterên bingehîn ên şaristaniyê ye. Lê wexta mirov şoreşên çînî ji aliyê maneya stratejîk ve bigire dest, ji aliyê teorîk ve bêîmkan nebe jî, di pratîkê de ji encamgirtinê dûr in. Bi tevahî desthilatdarî û şaristaniyên ji text daxistine xwarê, tevê evd û kedkarên xwe daketine. Desthilatdariyên ji alî kedkar û evdên wan ve ji text hatine xistin, yan gelek kêm in yan jî hebin, desthilatdariya nû dike ku sed carî xweziya mirovan bi ya berê were, Weke makîneyeke îstîsmar û zilmê dixebite û jê wê de tir nabe xwedî maneyekê. Eger mirov dîrokê weke ku bi tenê ji şerên çînî pêk hatiye bibîne, ev ê bibe fikreke zêde reduksyonîst. Zordestî û îstîsmar şêwaz û sîstema şaristaniyê ye. Ango dîroka şaristaniyê xwe bi vî awayî dewam kiriye. Lê îdeolojî, polîtîka û heta ekonomiya vê cuda dixebitin. Ya rastî li dijî çîna teng çîn şêwazê dîrokê yê herikînê nîne. Em li vir xeternakiya koletiyê çawa sîstem biçûk dixîne û înkarkirina azadiyê gurtugo nakin. Ya ku em dixwazin şîrove bikin ev e, avabûn û hilweşîna desthilatî û sîstemên şaristaniyê bi mane û stratejiyê din diqewimin. Mentiqê çîn li dijî çînê yan bi zanebûn weke şêweyekî nû yê desthilatdariyê tevlî sîstem, şaristanî ya desthilatiya heyî dibe yan jî berevaciyê vê tevî ku li ber radibe jî ji sîstemê re naçar dibe xwîneke nû û teze mîna ezmûnên sovyet û çînê. Ev vê guftûgo dikin. Belkî jî ev guftûgoyên me yên di derbarê desthilatdariyê de zêde redûsyonîst bêne dîtin û ji niha ve em bêne rexnekirin ku em rêya rizgariyê ji desthilatiyê û rêya çareseriyê nîşan nadin. Ez jî dixwazim bersiv bidim û bibêjim, ez ê di beşê sosyolojiya azadiyê de bi berfirehî li ser vê mijarê rawestim. Lê ji niha ve jî ez bibêjim, azadî jî herî kêm bi qasî îdeolojî, polîtîka û rêxistiniya desthilatiyê xwediyê qadeke cuda ya civakî, mentiq û stratejiyê ye. Ci. Di roja me ya îro de pirsek di pratîkê de heye û tê gotin, Şerê di navbera şaristaniyan de yan jî hevgirtina wan? Ev pirs her çend di pratîkê de tê kirin jî maneya wê ya dîrokê hîn berfirehtir e. Civaka şaristaniyê pêkhatineke welê ye, çi di nava xwe de çi jî di nava şaristaniyen cuda de timî şer çêdike. Mane û armanca çêbûna vê pêkhatinê, çîna xwespartiyê, ji bo vê zordestî, îstîsmar, timî xapandin û piştperdekirina wê ya rastiyê, karektera wê ya timî şer çê dike, baş rave dike. Desthilatî û çînayetî bi xwe şer in. Li derve û hundir, çêbûna vê yekê cewherê wê naguherîne. Bi wezifkirinê, naveroka şaristaniya naguhere û nabe ku mirov weke xwedî cewherekî din e nîşan bide. Şerxwaz, aştîxwaz bûna wê, yekxwedayî pirxwedayî, bi bereket bê bereket, cahil şareza, ji yek qewmî ji qewmên cihê bûna wê xislet û taybetmendiyê wê naguhere. Hêza wê ya rê dide ber, xwe ji bo fetihkirina tevahiya dinyayê wezîfedar dihesibîne. Xwesteka wê ya dixwaze bi hêza cîhanê nexweşiyeke bunyewî ye, çavkaniya xwe desthilatdarî ye. Kengî berfirehbûna wê rawestiya êdî paşveçûna wê dest pê dike. Encama vê xwevekişandineke normal nîne. Encam hilweşîn e. Ji ber ku di tevahiya sîstemên desthilatdariyê de ya normal tine ye. Wek nexweşiya kansêrê ne. Xwe wisa hewce dibînin ku divê yan tine bikin an jî bêne tinekirin. Pir kes hene ji serekeşirtiyeke sûkî li hespê şarezatiyê siwar bûne û xwe kirine xwedê. Di binê îdeya xwedayetiyê de hêza tinekirina mirovatiyê heye. Yê yeqîn dike ku wê karibe bi şerên mezin tine bike, wê bawer bike ku dikare mezin jî biafirîne. Ji aliyê derûnî û psîkolojîk ve, eger ez-ezî neyê kontrolkirin, wê bi nexweşiya xwe zêde mezinkirinê ya bêsînor bikeve. Sîstema şaristaniyê civaka ku ev nexweşî karibe lê cih bibîne pêşkêş dike. Tê gotin ti kesayet û nirxên civakî nînin ku desthilatdarî dejenere neke. Ev nirxandineke bi cewherê desthilatdariyê ve eleqedar e. Ji ber ku şaristanî civakên desthilatdaran e, sîstemên herî zêde bi jiyanê re nakok in. Ji bira bigire heta hevjînê, dost û hogir ti kesê ku ji bo desthilatdariyê neyê fedakirin tine ye. Wexta hêzên rêveberiyê yên şaristaniyê bêne lêkolîn, wê were dîtin ku ti qetl û qutûl, bêbextî û dekûdolabên nekiribin nînin. Ji sîstemkirina derewan re polîtîka dibêjin. D. Di civakên şaristaniyê de xisleteke xwebsazî kiriyê heye ku divê mirov balê bikişîne ser. Em ji vê rastiyê re dikarin bibêjin rewşa civakê ya li gorî desthilatdariyê. Mîna ku jin çawa li ser rêwresma pîrekbûnê ji nû ve were afirandin, desthilatî jî bi heman şêweyî heta civakê ji pîrekbûnê re amade neke, ji hebûna xwe piştrast îne. Kengî bi tevahî çanda jin dayikê ji aliyê zilamê bihêz û yên di xizmeta wî de bi têkoşînên berfireh û demdirêj hat têkbirin û civaka cinsiyetparêz serwer bû, pîrektî weke koletiya herî kevin bi sazî bû. Ev çalakiya serweriyê belkî jî şaristanî hînê bi temamî pêş neketibû, di nava civakê de cihê xwe dît. Ev têkoşîneke ew çend dijwar û zêde ye, tevî encamên xwe ji bîra mirovan çûye. Nayê bîra jinê ku çi, kengî û li ku çawa wenda kiriye. Stûxwariya jinê weke rewşeke normal û xwezayî ya jinê dihesibîne. Ji ber vê yekê tu koletî bi qasî koletiya jinê ji dil nehatiye qebûlkirin û rewakirin. Du encamên vê pêkhatinê yên malwêran û xiraker li ser civakê çêbûne, ya yekemîn civak li koletiyê vekiriye, bi tevahî koletî li ser hîmê pîrekirinê hatin meşandin. Pîrektî ne tenê weke tê zanîn objeyeke cinsiyetparêz e, taybetmendiyeke biyolojîk bi bîra mirov naxîne. Pîrektî di cewherê xwe de xisleteke civakî ye. Koletî, stûxwarkirin, daqurtandina heqaretê, girî, hînbûna derewan, bêîdabûn, xwepêşkêşkirin û her wekî din, bi tevahî tevger û helwestên bi vî awayî yên exlaqê azadiyê red dikin, ji pîşeyê pîrektiyê têne hesibandin. Ji vî alî ve zemîneke civak lê biçûk tê xistine. Zemînê bingehînê koletiyê ye. Bêexlaqî, bi tevahî koletî û yên herî kevin li ser vî zemînê bi sazî bûye kar dikin. Ha civaka şaristaniyê bi nîşandana vî zemînî ya tevahiya kategoriyên civakê têkildar e. Ji bo sîstem bimeşe hewce dibînin ku civakê bi tevahî bikin pîrek. Desthilatî bi mêrtiyê re hem ta û hem cewher e. Naxwe wê wextê pîrekkirina civakê ferz e. Ji ber ku desthilatî prensîba azadî wek heviyê nas nake. Berevacî nikare hebe. Wekheviya desthilatî û civaka cinsiyetparêz cewherî ye. Yewnanî xwedî yê yek ji qonaxên mezin ên şaristanîyê têne hesibandin. Li cem yunanîyan bi awayekî fermî ciwanên kur weke kurên qûnek û qûnde ji mêrekî bi tecrûbe re dihatin pêşkêş kirin. Min demeke dirêj sedema vê yekê ji hev dernexistibû. Fîlozofekî mîna Sokrates jî di vî warî de wiha dibêje. Ya girîng ew e ku kurik timî were bikaranîn û ji aliyê efendiyê xwe ve were terbiyekirin. Di vir de mentiq û armanc timî bikaranîna kurikan nîne, zêdetir dixwazin wan bi xizletên pîrektiyê amade bikin. Em hînê bi awayekî zelal û were fêmkirin bibêjin. Şaristaniya Yunan civakeke bûye pîrek dixwaze. Heta ku ciwanên bi şeref û bi esil hebin ev civakê çênebe. Ji bo ev civak çê bibe, divê tevgerên mîna jinan ji li da werivînin hin navên xwe û qebûl bikin. Di tevahiya civakên şaristaniyan de meylê bi heman rengî hene. Kurektî, ango, qûnde û qûnek di vê civakê de gelekî zêde û belav e. Ketiye rewşeke welê ku her efendî kurekekî xwe heye û ev yek weke rêwresmekê rûniştiye. Girtina kurran a berdestê mêrên xwedî ezmûn ji rêderketineke cinsî û nexweşiyekê wêdetir, girîng e ku mirovê weke diyardeyeke civakî ya civaka desthilatdar û civaka çînî bi nav bike. Di civaka şareza de desthilatî û seksualîte nexweşiyên civakî ne. Hem jî nexweşiyên mîna kanserê. Bêyî hevdu nikarin hebin û hevdu zêde dikin, mîna şaneyên kanserî yên zêde dibin. Ji xwe em ê têkiliya di navbera kansêra ferdî û kansêra civakî de di modernîteya kapîtalîst de bi berfirehî şîrove bikin. Ez ji wir dixwazim bên vir. Di civakên şareza de zemînê desthilatiyê bi hezarên salan hûr û kûr û bi mîsala pîrekirinê hatiye amadekirin. Hukmê rêwresma şaristaniyê ew e ku jin zeviyê mêre. Rêwresmên bi heman rengî di nava civakê de jî xwedî hukm in. Mêr divê weke jinê xwe pêşkêşî desthilatdariyê bike. Yê serî rake, îsyan bike, li ber xwe pêşkêşkirinê rabe, wê hewl bidin bi şer wî amade bikin, wî bînin wê astê. Eger mirov pêvajoya desthilatdariyê weke çalakiyeke ji nişkê ve ya kesekî, zumreyekê, çîn yan jî neteweyekî bibîne, ev yekê me bixapîne. Belkî hikûmet ji nişkê ve bêne damezrandin, lê desthilatdarî û sîstemên siyasî di civakên şareza de Berî her tiştî ji aliyê bi sedan împaratoriyên hov, kilîk û her cure hêzên serwer weke çandeke serwertiyê rê û resim yan jî zevî hatine amadekirin. Çawa ku pîrek mîna çarenûsa wê bi li benda mêrê xwe dimîne û vê bendemayînê qebûl dike, civak ji wisa hewceyî desthilatdariyê hatine kirin an weke zeviyekî li benda xwediyê xwe ye ji bo bê û bajo yan jî ew wisa hînkirine. Desthilatdarî di civakê de weke çandeke serweriyê heye. Di vê çarçoveyê de gotinan Bakûnîn gotî gelekî manedar e ku wiha dibêje, Demokratê herî ji xwe razî jî bîst û çar saetan bibe desthilatdar wê xirab be. Min demeke dirêj nikarîbû rave bikira lê min hewl dida rave bikim ka ev xirabûn çima dibe. Di dawiya dawî de ya ez gihîştimê ew e ku zemînê desthilatdariyê vê xirabûnê çêdike. Kursiya desthilatdariyê ya bi hezarên salan e bi şer û mîtingeriyên bêsînor, bi îstîsmar û derya xwînê çêbûye, bêguman wê yê li ser rûnê di nava bîst û çar saetan de xira bike. Tenê bi şertekê xira nake. Eger ê li ser rûnê mîna îbadet bike xwe biparêze, Desthilatdariya di nava mêtingerî, şer, fen û fûtên bêsînor de hatiye avakirin, weke rê û resim, çand û sîstem gelekî bi hêz e û hema bêjin ji sedî sed mirovan xira dike. Ji bo vê yekê mînaka herî balkêş serhatiya sosyalîzma pêk hatiye. Ji dilsoziya bi armancan û niyeta baş a damezrînerên sîstemê guman nayê kirin. Baş e wê wextê damezrînerên sosyalîzma pêkhatî ku gelekî li dijî kapîtalîzmê şer kirin çawa bû ku bi dilê xwe teslîmî wê bûn. Li gorî min şêweyê wan ê hatina desthilatdariyê û bikaranîna wê sedema bingehîn a vê trajediya dîrokî ye. Damezrînerên sosyalîzmê li ser çanda civaka şareza bûn desthilatdar. Ango, tevî ku îdia dikirin gelekî li dijî mîrateya mêtînger a bixwîn a civaka hînî rewresma desthilatîya dewletê bûye radiwestin, bihêlin ku xwe ji vê çandê dûr bigirin û li ser xebeyên wê xwe ava nekin, berevacî xwe bi çar lepan pê girtin. Nexwestin fêm bikin ku desthilatdarî fahîşeyeke welê ye, tu xwediyê wê yê nikaribe ji rê derxîne tune ye. Di vê mijarê de hin rexneyên hatin kirin jî weke opportunîzmê hatin nirxandin. Ji ber ku Sovyet Bilez ber bi desthilatdariya dewletê ve diçû, Kropotkîn Lenîn rexne kiribû. Wallerstein dibêje, Sovyet bi bandora hevpar a sîstema kapîtalîst a dinyayê ve ji hev de ket û hêza wê tune bû ku vê bandorê bişkîne. Bêguman bi vê tespîtê nêzî rastiyê ye, lê ji destnîşankirina cewherê meseleyê gelekî dûr e. Dîsa Michel Foucault jî wexta dibêje, ji ber ku sîstemê teknîka desthilatî û zanînê bi kar anî bi ser sîstemê ve bû, bê guman nêzî rastiyê ye. Şîroveyên bi heman rengî ji Komuna Parîsê heta bi bêhejmar tevgerên rizgariya neteweyî, ji hewldanên sosyal demokrat heta bi komûnîst, mirov dikare ji bo hemûyan qebûl bike. Her zevî û erd li gorî xwe nebatan digihîne. Li nav zeviyê hezar salan ê zanîn û desthilatiyê bi giştî nebatên azadiyê û bi taybetî jî nebatên sosyalîzmê nagihîjin. Ji bo vê jî divê teorîsyen û çalakgerên sosyalîzm û azadiyê berî her tiştî zeviyên xwe amade bikin, li nav zeviyê desthilatiyê divê timî nexweşiyên vedigirin û şewbê teşxîs û derman bikin ya hînê girîngtir jî Divê xwe ji her cure sazîbûn û kesayetên weke şitlên desthilatiyê hêşîn dibin dûr bigirin, şitlên xwe yên bi her şêwe dewlemendiya demokrasiyê deynin û bigihînin. Naxwe, mîna di tevahiya dîrokên şaristaniyan de hatiye dîtin wê bibêjin, Min azadî çand, lê paşê wê bibînin ku ya çandine tu cudahiya wê ji ya sîstemên desthilatiyê yên berê nîne û wê nikaribin xwe ji hezarî caran dubarekirina van mînakan rizgar bikin. Li vir min xwest têkiliya mijarê bi sosyolojiya pêkhatinê re destnîşan bikim. Naxwe ez ê bi awayekî berfireh di sosyolojiya azadiyê de mijarê şîrove bikim. Li vir weke gavavêtineke nava mijarê min hewce dît hinekî behsa meseleyê bikim. E. Gelekî girîng e ku mirov di civakên şaristaniyan de bandora rola saziyên weke zanist, felsefe, huner û exlaqê nîşan bide. Îdia ew e ku di navbera şaristaniyê û pêşketina dîn, zanist, felsefe, huner û exlaq de têkiliyeke nêz heye. Hukmekî li şîroveyê vekirî jî di vê qadê de heye. Ez yeqîn dikim ku qadên behsa wan têne kirin me bi awayekî berçav nîşan dabû ku di dema dewleta Rahib a Sumer de bi çi armancê û çawa bi awayekî muhteşem hatin avakirin. Dîsa me nîşan dabû ku qadên behsa wan tê kirin cara pêşî li tejaneya Dîcle Firatê bi çanda newrotîk rûşen bûne û ruh bi wan ketiye. Di hîmê têgîna qudsiyetê de qût û zadê mirov xwe pê xwedî dike heye. Ji ber ku mirov pê debara xwe dike, qût û zad gelekî bi nirx û buha ne. Mirov wexta gihîştine gelek qût û zadî, ev yek weke qenciyeke xwedayê ku wî û nasnameya xwe ya civakî wek hev girtine dîtine û ji lewra jî malavahiya wî kirine. Di roja me ya îro de jî hew tê dayîn ku jiyana em bi temamî tê nagihin bi sihirbazî û avzûnkirî manedar bikin. Dema ev tê kirin, têgîna herî zêde serî lê tê dayîn weke şêwazekî rêzik û pîvaneke afirîner xwedayetî ye. Bi vê mirov xwedayetiyê û Allah tevlî hev neke. Allah di rewşa çanda semîtîk de hatiye avakirin, xwediyê maneyeke taybet û cihê ye. Di tevahiya civakê mirov de prensîba pêkanînê bi xwedayetiyê tê îfadekirin. Ji lewra têgîneke welê ye ku li şîroveyê gelekî vekiriye û vê xisleta xwe hînê jî diparêze. Ji hebûneke mîna mirov ê qabiliyeta wî ya têgihîştinê bi sînore îda bike ku dikare tevahiya gerdûnê şîrove bike, ev yek tê wê maneyê ku em mirov zêde mezin dikin. Mirov ê agahî û kapasîteya zanîna wî gelekî bi sînor e, çi tiştê lê serwext nabe li têgîna xwedayetiyê bar dike û bi vê maneyê ev yek metafizîkeke baş e. Ez yeqîn dikim ku ev jî ne tiştekî mirov jê fikaran bike ye. Bero va jiyê vê, mirov ê weke xwedayê bi tenê were qebûl kirin û ez yeqîn dikim ew çend xwe mezin dîtin wê nebe maneya gerdûnê. Rahibên Sumeran dema xweda çê dikirin ji metafizîkeke pêşketî wêdetir, ji bo civakên ava dikirin weke rêya ravekirineke hêsan û bandora exlaqî nirxandin. Belkî jî rahiban cara pêşî maneyên guneh û xêrê li têgîna xwe de bar kirin û ev yek di çêkirina hisa guhdanê yanî a taetkirinê de bi kar anîn. Xwedê hêdî hêdî dikin dewlet. Reform jî di vê noqteyê de ye. Li ser taet û gelek zinaran wexta şêwazê rûniştina rêveberên dewletê ango rêveberên civakê hatin çêkirin, di wan de bi taybetî hêza wan a gewî hat destnîşankirin. Wexta qral li ser navê xwedayê xwe çû şer, pir bi hostayî berjewendiyê xwe yê di şer de bi maske kirin. Di tevahî nivîs, neqş û xetan de Rêveber weke kurê herî başê Xwedê tê nîşandan, dijminên wî jî şeytan in ku divê bela xwe bibînin. Êdî hêdî hêdî komeke xwedayan bi gewde dibe. Ev eşkere pêkhatina Rêveberiya nû nîşan dide. Bi qasî ku di civaka Sumeran de xuda û rêveber hemtayê hev hatine nîşandan, di ti civakeke din de ev yek wisa nehatiye nîşandan. Êdî pirsa kî maskeya kê ye pir girîng nîne. Bi qasî ku xwedê dikin dewlet, di şexsê Çîna rêveber de weke afirînerê mezin, rêveber û hêza çavdêr dibe xwediyê maneyê. Rêvebertî çendîn dibe xwedî xislet, xwedayê wî jî jê kêm namîne. Civak çiqasî bi fazîlet û ferasetê were rêvebirin, ben û tayê rêveber bi xwedayetiyê jî ewqasî piştrast dibe. Ji bo beşekî civakê yê tê rêvebirin her diçe zehmet dibe ku rêveber û xwedê ji hev derxîne. Metafîzîka xirab bi van bûyeran re têkildar e. Xwedayetiya hatiye çêkirin êdî ber bi metafîzîka ke xirab ve diçe. Ji vê qonaxê û pê ve bi tevahî civakên şareza ji bo rewakirina rêveberiyên xwe wê bi hêza bi sêhr a xuda û dîn bihesin û wê timî bi kar bînin. Her çiqas xudawenda berê ya pîroz ya di zêh û pêk tîne di quncikên his û fikrên bindestan û yên tên rêvebirin de cih bigre û bimîne jî, dîn û xudayê dibe dewlet, bi rêya evdên xoşewîst ên rêveber wê eşkere rolekê îfade bike. Di nava hejmara xudayan û şêweyên civakan de têkiliyeke balkêş heye. Pirxudayî têgiştina serdema wekheviya di nava qebîleyan de îfade dike. Kêmbûna hejmara wan û li gorî mezimbûnê rêzbûna wan bi protokola rêveberan ji nêz ve eleqeder e. Her diçe ber bi xudayê serekeve gav têne avêtin. Ev yek jî dide nîşan ku ji nava rêveberan yekê derkeve. Di nava têgihiştina xwedayê xwe ya nake, wêneyê wî nayê çêkirin û derketina dewletê ji destê şexsan û bi sazîbûna wê de têkiliyeke gelekî manedar û tayên balkêş hene ku divê ji hev bên derxistin û analîzkirin. Di vê çarçoveyê de xebateke teolojîk gelekî biqîmet e ku dikare rêya me rohnî bike. Li cem hêzên rêveber her diçe cihê Xwedê kêm dibe û bi vê re maske jî ji rûyê wan dibin. Li aliyê din zelal dibe ku dewlet tê çi maneyê û berjewendiyên kê îfade dike. Dîn êdî hêza xwe ya rewakirinê wenda dike û weke berê bihêz nîne. Li hemberî van pêşketinan civaka şareza bi qasî zordestiyê hêza rewakirinê ya dîn jî bi kar aniye. Taybetîkirin û dawetkirina dîn bi civaka şareza û bi taybetî bi pêşketina rêveberiya wê re bi hev re dimeşin. Ev rewş di dînan de peydabûna mezheban û şeran jî rave dike. Şaristaniyên şer dikin mezheb û dînên şer dikin bixwene. Berê pêşî şer li ser navê dîn û mezheban tê kirin da ku bi tevahî civakê jî beşdar bikin. Şerên mezin û dirêj ên şaristaniyan timî di bin kirasê şerên dînên mezin de hatin meşandin. Ji xwe bi qasî ku hewce nake mirov serê bigire, diyar e ku şerên li ser navê Îslamiyetî, Xirîstiyantî û Musewîtiyê ji bo bûna hêza sereke ya şaristaniya Rojhilata Naverast hatine kirin. Kengî weke îdeolojiyên fermî yên dewletê hatin îlankirin jî rewşa wan a eşkere berçavtir bû. Çawa ku gelek caran hatiye dîtin tiştekî digihîje asta herî jor, di çarçoweya vê rêzikê de girîngiya wan jî piştî vê qonaxê ser berjêr çûye. Mezhebtiya muxalif an jî dijber, li derveyî civaka şareza her tim weke helwesteka ala serhildêr a civaka marjînal li ba bûye. Hinekî be jî nakokiya çînî nîşan dide. Ber bi roja me ya îro ve davakirina dewleta netewe ya kapîtalîst de bûne mezheb û wergeriyane şiklekî miletparêziyê. Seferên şer ên xwînrij vê carê jî bi vî kirasiyê li xwe kirin û maskeyên pê rûyê xwe girtin meşandin. Di dîroka şaristaniyê de cihê felsefeyê li gorî dîn her çend bi sînor be jî girîng e. Pêşketina zanista manedanê û kêmasiya dîn di warê ravekirinê de hewcedariya bi felsefeyê derxistiye holê. Zanyariya dîroka wê bi qasî dîn kevin mirov dikare destpêka felsefeyê bihesibîne. Zanyar mirovê di fikire temsîl dike û ji teolojiyê cuda xwedî çavkaniyeke maneyê ye. Mirov bi qasî guh bidin berdevkên Xwedê serî li fikrên wî din. Zanyar bi dewlet û şaristaniyê re zêde li hev nînin. Bêhtir girêdayî civaka derve yî civaka fermî ne. Di pêşketina exlaq û zanistê de rola wan diyar kere. Her çend di çavkaniyên nivîskî de xuya neke jî, di civaka neolotîk de jinên dayik, xwedawend û beşê hiyararşiyê yê dejenerenebûyî nêzî zanyariyê ne. Em şopên vê yekê di civaka Sumeran de bi xurtî dibînin. Di derketina pêxemberan de gelek zanyar hene. Rê û resma zanyarî û felsefeyê ya Rojhilata Naverast hewcedariya xwe bi lêkolînê heye. Beriya çanda yewnan cihê felsefeyê ne ya guftugoyê ye. Şensê fîlozofên yewnan ew e ku tevî mekanê cografîk şensê qonaxa bilind a şaristaniyê bi hev re jiyan. Çawa ku rahibên Sumeran avakirina dîn û xwedê, tevî avakirina dewlet û civakê bi hev re meşandin, fîlozofên yewnan jî di qonaxa jortir de civaka şareza bi nîv dîn û nîv felsefeyê di zik hev de ava kirin û meşandin. Heman kar hatiye kirin, bikaranîna hunerê têgînan. Ya pêşî bi avakirina dîn radibin, ya din jî bi têgînên felsefî bi heman rolê radibin. Dest pê dike, xwedayên bê maske wê cihê xwe ji xwedayên bi maske û qiralên tazî re bihêlin. Di vê yekê de têkiliya di navbera felsefe û pêşveçûna fikra mirov de heye. Di civaka Yuenan û Romayê de fikra felsefî roleke bisînor lîst, wê di civaka kapîtalîst a Ewropayê de şoreşeke mezin çêke. Aloziyeke mîna di nava dînan de em li vir di nava pêşketina felsefî de jî dibînin. Di vê aloziyê de di qonaxa nû ya şaristaniyê de para berjewendiyên çînî û neteweyî yên ji aliyê sîstemê ve derketin pêş gelekî hebû. Kengî bi şerê dînan nakokî çareser nebûn, zêdetir kar ket ser milê felsefeyê. Şerên di navbera salên hezar û şeş sed û hejdeh û hezar û şeş sed û çil û nihan de şerên dawî yên dînan in. Sedsala Hevdan jî sedsala şoreşa felsefî ye. Felsefeya di civaka Yunan û Romayê de roleke bi berpirsyarî lîst, di civaka şaristaniya nû de şêweya sereke ya îdeolojîk e. Ekolên mezin ên felsefî derdikevin. Li aliyê kî mirina Xwedê tê îlan kirin, li aliyê din serê qiralên li pişt perdeyê tê firrandin. Bi dewleta netewer re ku bi xwe dibe mîna Xwedê, qonaxa dewleta kapîtalîst dest pê dike ku ji qiralekî tazî wêdetir tiştekî din nîne. Şoreşa Neolotîk di hunerê de jî rê li ber şoreşê vekir. Piştî xetên hêsan ên li dîwarên şikeftan ew dem bi fîgurên Dayîk Xwedawendê tijî dibin. Berhemên pêşî yê hunerî ev fîgur in. Pêşiyên heykelan têne hesibandin. Bi civaka şareza re fîgurên Xwedê û rêveberan di nava hev de têne xêzkirin. Bi zêdebûna erka rêveberiyê û çinayetiyê re rê li hunerê vedike, bi qasî dîn dewletdar bibe. Ne Qasim di hunerê Misir, Çîn û Hindê de xuda, qral û rahib hema bêjin ketine nava pêşbaziyekê û xwe li hev radikşînin. Heykel û fîgurên mezin nîşaneya danesîna van hêzan e. Mîmarî jî li ser heman şopê diçe. Xaniyên dînî û rêveberan cihê mîmariyê ne. Perestgeh û qesrên gelekî mezin tên avakirin. Qebrên mezin tên çêkirin. Ev bi tevahî nîşan dide ka di civaka şareza de îstîsmara mirov bi darê zorê di çi asteke xeternak de dimeşe. Ji bo perestgehekê, ji bo pîramîdekê bi tenê bi sedhezara mirov heta bin gincir têne bikaranîn. Bazirganiya mezin dibe jî xwe di fîgurên hunerî de nîşan dide û yek ji rûyên di nav fîgurên hunerî de xuya dike bazirganin. Bazirganên bi qasî qiralan bi hêz jî mirov dikare wan di nava berhemên hunerî de bibîne. Bi destpêka qonaxa şaristaniya Roma û Yonan re di mîmariya bajêr de şoreşek çêdibe. Bajarên berê ji kelheyên hundir û derve pêk dihatin, paşê bi mîmariyeke wisa hatin avakirin îro jî mirov li ber wan bi heyranî radiwestin. Di binê vê de berdêla keda heyî kolekirina beşekî mezin ê civakê heye. Piraniya keda koleyan di mîmariya bajêr de hatiye têkbirin. Nîşaneya koletiyê jî qebir, perestgeh, kelhew û bajarên mezin in. Ev nîşane di heman demê de nîşan didin ku civaka şareze di nava kijan xwîn û xwedanê de hatiye avakirin. Civaka Roma û Yunan di warê heykeltiraşiyê de jî qonaxeke nû ya şaristaniyê ye. Mîna ku bixwazin bêserûbûnîbûna meznahî û xwişikiyê di heykel de bidin xuyakirin. Çand û hunera Yunan û Romayê ku bi Rönesansê vejiya, hêza îlhamê ya şaristaniya Ewropayê ye. Ewropaya dîn lê hukm dikir, bi çanda Rönesansê hinekî li fikra azad vebû û pê re bû xwediyê pencereyeke zihnî ya nû. Bi burjuwaziya ku çîna şareza ya nû ye, huner bi tenê diwarê hejmarê de bû xwedî bandor. Careke din wê negihîje heybeta xwe ya berê. Bi tevahî mîmariya bajêr, muzîk, resm û heykeltiraşî dikeve xizmeta kapîtalîzmê û dejenere dibe, pîrozbûna xwe wenda dike û huner bi navê endustriyê bê nasname dibe û weke metayeke bikaranînê wê têkçûna maneya xwe îlan bike. Mirov dikare serçavkaniya wêje û muzîkê jî bibe dema bi sazîbûna neolotîkê. Muzîka otantîk mîna ku deng û awazê wê demê be, bilûra şivanan dahol û zirne, hewaya wê demê ya tije xem û coş îro jî dikarin bidin hizkirin. Mîna ku pêşiyên muzîkê bin. Di dema civaka Sumeran de naverok û şêwe hînê tê pêşxistin. Di qesra Qirêl de û di perestgehan de muzîsyen û sazben xwedî cîhekî bûn ku bê wan nedibû. Destanên devkî hesret û qudsiyeta nasnameya pêşiya eşîrê bi fesahet û belaxeteke mezin tînin ziman. Serçavkaniya destanê nivîskîn e. Destana Gilgameş di dîrokê de metna nivîskî ya pêşî ye. Belkî jî serçavkaniya wêje û heta metnên pîroz e. Gelek metnên dînî û wêjeyî yên Sumeran ne tenê ji bo vegotinên teolojîk û wêjeya Yunan çavkaniya îlhamê ne, Di serî de destanê Yonan bi tevahî hûnandinên mîtolojîk, versiyonên destanên Sumeran ên di ser Anatolyayê re derbas bûyî û veguherîne. Li vir çanda muzîk û wêjeyê ya hinekî veguherî di civaka burjwa ya Ewropayê de bi romanê di revizyona dawî re hat derbas kirin û ew kirin pop û wergerandin çanda endustriyê Bi vî awayî heybet û qudsiyeta xwe ya destpêkê wenda kir û weke di hunerên din de jî kirin metayeke besît a bikaranînê ku bi qedandinê re rû bi rû bibe. Di exlaq de cihêbûna baş û xirab têkiliya xwe bi dabeşbûna bingehîna civaka şareza ve heye. Ji aliyekî ve mesafeya di navbera komên berjewendîperest de rave dike. Bi giştî jî baş û xirab cihêbûna di nava civakê de îfade dike. Cewherê xwe civakbûyîn e. Girêdana bi civakê ve exlaqê baş îfade dike, dûrbûna jê û nakokiya bi nirxên civakê re jî xirabiyê îfade dike. Ji destpêkê ve damezrandina civakî xwediyek karekterekî exlaqî ye. Ango mirov bi riza xwe û li ser hîmê qudsiyetê bi rêzik û pîvanên plansaziya civakê ve girêdayîne. Rêzek û pîvanên exlaqî destûra bingehîn a pêşî ya civakê ye. Di cewherê civakê de exlaq heye. Civaka bingehê xwe yê exlaqî wenda kiribe ji hilweşînê nafilite. Rêzek û pîvanên civakî jî di cewherê xwe de girêdana bi nasnameya civakê, zimanê wê û hebûna wê ya xwedayî û her wiha weke yek wicûd bin dilsoziya bi endamên din ên civakê re îfade dike û wexta hewce bike di vî warî de mirinê li ber çav digire. Jixwe eger civak kesekê, kesekî ji nava xwe bavêje, ev yek weke mirinê ye. Hiqûq yek ji vedîtinên girîng ên civaka şareza ye. Ji sedî sed bi dabeşbûna civakî çînî û dewletbûnê dikeve rojevê. Bingehê hiqûqê exlaq e. Lê çawa ku pîrozbûnên dînî kirin dewlet û çawa rê li dewleta dînî ve kirin, dewletkirina exlaq jî rê li hiqûqê ve kir. Hiqûq, rêzek û pîvanên exlaqî yên plansaziya civaka dewletdar a nû û berjewendiyên çîna rêveber, mal û milkê wan û ewlekariya wan îfade dike û ev jî destûra bingehîn a civaka nû ye. Em mînaka pêşî yê hiqûqê gelekî berî qanûnên Hamûrabî di civaka Sumeran de metnên nivîskî dibînin. Ji lewra derketina hiqûqê ne Roma û Atîna, dewleta Sîte bajêr a Sumeran e. Di dema Roma û Atînayê de têkiliya hiqûqê bi cumhuriyet û demokrasiyê re tê destnîşankirin. Hê bi awayekî fermî û nivîskî bi rêk û pêk ne hatiye kirin. Derketina cumhuriyet û demokrasiyê ji bo pêşîgirtina li rêveberiyên kêfî yên dîktatorî yên qiraltî û despotîk gera li rêveberiya kolektîf a giregir, efendiyên civaka kole û kesên hilbijartî yên arîstokrasiyê îfade dike. Her çend em şopên wan di dema civaka Sumeran de nebînin jî, em li îfadeyên wan ên pêşî yên fermî û nivîskî di qonaxa pêkhatina şaristaniya civaka Roma û Atînayê de rast tên. Derketina cumhûriyet û demokrasiyê bi buhrandina kaos, alozî û zehmetiyên rêveberiyê û plansazkirinê têkildar e. Di şaristaniya bi mohra burjuva ya Ewropayê de destûrparêzî, komarparêzî û demokrasîparêzî di hiqûqê de ji wan mijarên sereke û li pêş in ku herî zêde tên guftûgo kirin. Vedîtina wan a herî dawî jî der barê mafê mirovan de bû. Mohra ferdiyeta zêde dibe û temsîla di asta civakî de berfireh dibe li ser heye. Divê mirov pêşketina zanistî parçekî ji van kategoriyên bingehîn û sereke bibîne. Şêwazekî têgihiştin û serwextbûnê ye. Cudahiya wê a bi tenê ew e ku beşekî zanînê yê bi ceribandinê her kes jê piştrast dibe îfade dike. Ne bi tevahî agahiyan, agahî û zanînên xwedî mayeke taybet ên bi ceribandinê mirov ji wan piştrast dibe digre nava xwe. Di çarçove û maneyeke berfireh de agahiyeke ne ya ceribandinê be nîne. Jehevkirina zanînê bi dualîteyên weke teorîk û pratîk, pozitîf û metafizîk, ya tê ceribandin û ya nayê ceribandin di civaka şareza de pêş dikevin. Ev rewş girêdayî têkiliya zanîn û desthilatdariyê ye. Di çarçoveya agahiyên zanistî de dîrok sê şoreşên mezin nas dike. Dema yekemîn bi sazîbûna dema neolotîkê ye. Ango dema Til-Xelef berî zayînê şeş hezar û çar hezar sal û pê ve girêdayî Yên civaka Sumer li vê şoreşê zêde kirî. Dema duyemîn şeş sed û sê sed sal berî zayînê civaka Atînayê û Anatolya Rojava ye. Dema sêyemîn jî salên hezar û şeş sed piştî zayînê û piştî wê dema Ewropa Rojava ye. Têkiliya agahiya zanistî bi qonaxên şaristaniyê re eşkere ye. Her qonaxa dîrokî bi şoreşa xwe ya zanistî pêş dikeve. Lê divê mirov zanistê bi dîn, felsefe, wêje, huner û hiqûqê re di nava têkiliyeke nêz de bibîne. Zehmet e ku mirov bi cihêtiya di navbera zanist û felsefeyê de bihise. Mirov dikare ji aliyê teorîk û pratîk ve jî li heman bûyerê bifikire. Bi tevahî mirov dikare di navbera van kategoriyên maneyê û civaka şareza de têkiliyekê deyne û ev yek jî dikare dualîteya mane-desthilatdariyê îfade bike. Ev kategoriyên mezin ên maneyê û îfadeyên wan ên pratîk ji pratîka civaka mirov û zîhniyeta rê li ber vekirî zêde bûn. Beşa bûyî dewlet a civaka şareza wan desteser dike û berova jî dike. Beşa civaka şareza ya bûye dewlet berê pêşî dest avêt van kategoriyên maneyê û ew li gorî paradîgma û çavkaniyên xwe yên hêzê bi rêk û pêk kirin. Her qonaxa şaristaniyê bingehekî nû yê paradîgmayê, ango guhertineke bi bingeh a nêrîna di dinyayê bawakî sîstemkirî bi rêk û pêk dike. Ev kar an jî bi rêk û pêkirin li gorî wan gelek pozîtîf in. Lê ji bo yên têne rêvebirin tê maneya tarîkirin, piştperdekirin û zincîrkirina mezin. Li gorî rêveberiyên eşkere zordariyê dikin, rêveberî rewakirina bi paradîgmayên nû timî esas dibînin. Dîsa yek ji karê bingehîn ê rêveberiyan giranî û berjewendiyên xwe yên weke tevahiya civakê dibînin û heta weke çarenûsa civakê be nîşan didin. Di vê de jî çiqasî serketî bin, ewqasî temenê civakên weke civakên şareza têne hesibandin dirêj dikin. Şaristaniya hêza xwe ya razîkirin û rewakirinê wenda bike, wextekê şaristaniyeke herî mezin a cîhanê be jî nikare xwe ji hilweşînê rizgar bike. Weke mînak, sedemên bingehîn ên hilweşîna şarestaniya Romayê li hundir xirîstiyan tî, ji derve jî bi koçberiya qewman bû ku derb li Romayê xistin, rêz û balkêşiya wê jî nema. Komên mirovan wexta bi komên dînî yên nû û komên qewman re bûn yek, hêza Romayê ya bi heybet rewatiya xwe wenda dike û şerdikeve. Di vê çarçoveyê de ev saziyên civakî yên em dikarin wan weke kategoriyên metafizîk jî bi nav bikin, wexta mirov wan bi serê xwe bigire dest, heye ku rê li ber berevajîkirinekê jî veke. Bê guman rastiyên metafizîk ên ji aliyê materyalîstan pir bi awayekî çor û hişk hatine rexnekirin, bi serê xwe nabin ku mirov wan weke baş û xirab dabeş bike. Li gorî ku zîhniyeta mirov bêyî metafizîkê nikare debar bike, wê wextê mirov dikare wan bi hev re û bi civakê gelekî girêdayî weke metafizîka baş û xirab binirxîne, ev yekê ji aliyê rêbazê ve hînê manedartir dibe. Şaristaniyên mezin bi giştî şaristaniyên dînî ne. Kengî dîn hêza xwe ya rewakirinê wenda bike, bi piranî dawiya wê şaristaniyê tê. Ev çi felsefe, çi zanist an jî dînekî nû be jî encam naguhere. Tevahiya van rastiyan girîngiya kategoriyên maneyê, ango dîn, felsefe, huner, hiqûq, zanist, exlaq, ji bo civaka şareza, ango civaka bi çîn, bajar û dewletdar nîşan didin. Wezîfeya sosyolojiya pêkhatinê ye ku di civaka şareza de cihê van kategoriyan rohnî bike, erka sosyolojiya azadiyê jî ew e ku di çarçoweya rexnekirina van kategoriyan de şîrove bike ka wê wan çawa bi jiyana civakî ya azad û demokratîk re bike yek. Ev mijarê di beşê pêwendîdar de bi awayekî berfireh were nirxandin. Di civaka şareza de dîroka şîroveyên ekonomîk hem dikare rê li aloziyê veke hem jî gelekî rê dide berovajîkirinê. Yek ji marîfetên şarestaniya kapîtalîst e ku ekonomiyê ji aliyê teorîk û pratîk ve dike mijara lêkolînê. Materyalê rastiya civakê hûr dikole. Li gorî şûrove rast û mafdar a Fernand Brudel, sîstema şaristaniya kapîtalîst xwe weke şaristaniya madî kiriye dîrokê û ji lewra mirov dikare jê re bibêje sîstemeke ekonomîk e. Çawa ku nabe sedema fikara mirov ji tevahiya sîstemên berê yên şaristaniyê re bibêje sîstemên metafizîk, Bi heman awayî mirov ji kapîtalîzmê re bibêje sîstema materyalîst, ev yekê pêşiya me rohnî bike. Komên cinsên mirov jî di navê de çi civaka neolotîk, çi jî bi tevahî civakên şareza yên beriya kapîtalîzmê xwe hişk bi qudsiyetê ve girêdabûn, manedan û sihr jî di navê de bi tevahî qîmeteke mezin didan metafîzîkê, wekî din jî jiyan şîrove nedikirin. Lê pêşketineke balkêş e ku şaristaniya kapîtalîst xwe mîna rejîma xwedayên bê maske û qiralên tazî nîşan dide. Ji bo vê hewcedarî bi şîroveyên berfireh û yên xwedîmaneya hûr û kûr heye. Hêza şaristaniya kapîtalîst ya çeloxwarîkirin û berevajîkirinê, xapandin û asîmîlekirinê gelekî zêde ye. Li gorî qenaeta min a şexsî, cewherê rastî yê kapîtalîzmê ew e ku karûbarên di bin navê ekonomiyê de bi rêxistin kirine, herî zêde şêweyekî civakê ye ku aliyê wê yê desteserkirin û diziyê xurte ye. Gotina ekonomiyê gotineke yûnanî ye û maneya wê qanûna malê ye. Rêzik û pîvanên madî yên debara malbatê, hawîrdora wê, alav û materyalên din îfade dike. Eger em maneya wê di civaka şareza de hînê bi giştî bigirin dest, em dikarin bibêjin ji bo komên biçûk rêzikên debarê îfade dike. Rastiya civakê ya herî kêm hatiye taybetîkirin û dewletdarkirin. Şaneya herî bingehîn a kolektîvkirina civakê ye. Kes li dewletdarkirin û taybetkirina wê nafikire. Dewletdarkirin û taybetîkirina ekonomiyê ew e ku şaneya bingehîn a civakê tê xirakirin. Ango civak ji rêzik û pîvanên herî girîng tê bêparkirin. Ji ber vê yekê tişt civakê bi qasî kapîtalîzmê, taybetîkirin û dewletdarkirin nekiriye xisleta sereke ya civakê û newêrî bû vê yekê bike, ne jî lê bifikire. Bêguman di civaka şaristaniyê de tevahiya qadan dewletdar kirine, şaneya wê ya herî bingehîn ekonomî jî hem kirine milkê taybet hem jî kirine milkê dewletê. Lê belê ti sîstemê bi qasî civaka kapîtalîzmê bi awayekî fermî û eşkere milkîyeta dewletê û ya taybet weke sîstem îlan nekiriye. Ev xisûs gelekî girîng e. Taybetîkirin û dewletdarkirina ekonomîyê weke desteserkirin û dizîyeke zû hatiye şîrovekirin. Karl Marx ev xisûs hînê bi îfadeyeke zanistî destnîşan kiriye û gotiye, Ji ked û nirxa zêde tê dizîn û weke karê tê binavkirin. Hewcedariya mijarê bi şûroveyeke hûr û kûrtir heye. Li gorî min sedema ekonomî bûye mijara milkiyeta dewletê û taybetî ew e ku nirxa zêde ji bilî berhama zêde ya berê divê weke destserserkirin û diziyekê were qebûlkirin. Ekonomî weke şaneya bingehîna civakê, taybetî û dewletî jî di navê de bi tevahî şêweyên milkirinê bêexlaqî ne. Dikevin çarçoveya dizî û destserserkirinê. Çawa ku dilê mirovekî yan jî organekî wî yê din were taybetî û dewletîkirin bêmane ye yan jî bifikar e, ji bo ekonomiyê jî mirov dikare heman tiştî bibêje. Ez hêvî dikim ku vê mijarê di beşa kapîtalîzmê de bi berfirehî bînim ziman. Em dibînin ku di civaka şareza de me tabûyîn weke diyardeyeke gelekî girîng pêş dikeve. Ango di navbera Metabûîn û civaka Şareza de têkiliyeke xurt heye. Meta û Metabûîn ji bo civakê yek ji kategoriyên sereke yên şaristaniyê ne. Wê wextê gelekî girîng e ku mirov metayê rave bike. Bi kurtasî mirov dikare bêje eger objeyek ji bilî pêdiviya mirov bi cîh bîne bibe xwedînirxa guhertinê ya danûstendin û bazirganiyê, îdî em dikarin behsa metabûîna wê bikin. Civak demeke dirêj ji guhertina nirxê re xerîb e. Li vê yekê nafikire, şerm dibîne. Objeyeke bi qîmet bibîne diyarî dide kes an jî koman. Li şûna diyariyê cihgirtina guhertinê bi temamî hîle yan jî vedîtineke şaristaniyê ye. Civaka beriya şaristaniyê yan jî civaka li derveyî wê guhertinê şerm dibîne û heta naçar nemîne ji vê yekê dûr disekine. Civak ji ezmûnê xwe yên hûr û kûr baş dizane ku objeyeke bikaranînê eger derkeve derveyî saziya ekonomiyê ya weke şaneya wî ya bingehîn e û bibe mijara guhertinê, dikare her cure belayê bîne serê wê. Ji lewra jî li hemberî guhertinê gelekî nazik e. Piştî ku meta bû nirxa guhertinê bazirganî û bazirgan di kategoriya şaristaniyê de cihekî girîng girtin. Ez bi kurtî bibêjim ku ez metayê mîna Karl Marx çîrove nakim. Ango îdeya ku dibêje nirxa guhertinê bi keda karker tê pîvan, weke pêvajoyeke bifikar a destpêka çêbûna têgînê dibînim. Eger em di roja me ya îro de ji hevdeketina civakên ti derewan a nebûye me ta nemayî li ber çav bigirin, wê wextê baştir wê were fêmkirin ka ez çi dixwazim bibêjim. Ji aliyê zîhnî ve qebûlkirina metabûyînê destberdana ji mirovatiyê îfade dike. Ev rewşeke welê ye ku ji hovîtiyê jî wê detir e. Eger em bişîbînin meseleyekê, mîna ku heywanê li selexaneyê hatibe parçe parçe kirin û were firotin li ser tevahiya civaka mirov were ferz kirin. Di hîmê xirabiya civakî de faîz, di hîmê faîzê de jî bazirganî, di hîmê bazirganiyê de jî meta heye. Têkiliyeke nêz di navbera hilweşandina ekolojî û bazirganiyê de jî heye. Ekonomiya nebe şaneyeke civakê, êdî dest pê dike ji kokê ve ji xwezayê qut dibe. Ji ber ku yekîtiya nirxên madeyê û nirxên zindî ji kokê ve têne veqetandin. Mîna ku tovên metafîzîka xirab bêne danîn. Madeyê ji ruh, ruh jî ji madeyê dikin. Bi vî awayî rê li ber dualîteya herî zêde zihnê dîroka fikrê şîlo dike vekirin. Guftûgo û cudakirina bi şiklên madeparêzî û manewiyatparêzî tevahiya dîroka şaristaniyê jiyana ekolojîk û azad ji holê radike. Bi têgihiştina gerdûn û madeyeke mirî, bi têgihiştina ruhparêziyeke çi ye ne çi ye diyar nîne, mîna ku zihnê mirovan dagir kiribin û îstîla kiribin dikin mêtingeh. Ez dixwazim gumana xwe di nuqteyeke din de diyar bikim. Meta jî di navê de ez bigumanim ku nirxê civakî bêne pîvan. Ne tenê keda zindiyan, madeya berhema kedê nayê şumartin nabe ku weke nirxê keda kesekî were hesibandin, ev şaşî bi xwe helwesteke rê li ber dizî û desteserkirina nirxê vedike. Sedem jî eşkere ye, kedên nayên jimartin wê çawa bên pîvan? Wekî din, kedkara nirxê wê hîç nayê pîvan, dayika kedkaran tîne dinê wan mezin dike. Nirxê malbatê wê çawa were pîvan? Objeweke nirx di nav tevahiya civakê de çêdibe. Wê wextê wê heqê civakê çawa bê pîvan? Em guftûgoyê dikarin dirêj bikin. Ji lewra nirxê guhertinê, berhemê zêde, kedû nirx, faiz, kar, rant û têgînên weke van bi diziya fermî ya bi destê dewletê hemnav in. Ji bo guhertinê divê mirov yan pîvanên din bibîne yan jî pêştebirina şêweyê diyarîdayînê belkî manedar be. Piştre ez dixwazim vê xisûsê di beşê modernîte û jiyana azad de rave bikim. Di çanda Yunan de jî bazirganî yek ji wan pîşeyan bû ku bi çavê ne baş lê dihat nirtin. Haya Yunanan ji têkiliya bazirganiyê ya bi diziyê re hebû. Di civaka Romayê de jî cihekî bazirgan ê wisa bi rûmet tine bû. Gelek kêm obje weke meta hebûn. Di civakê de asta metabûyînê bi taybet û nazikî kêm dihat girtin. Ez behsa ehlaqê civaka newolotîk dikim. Berî ku kapîtalîzm bibe sîstema serdest jî, di nava hin mîhraqan de cîh didît. Lê civakên şareza jî destûr nedidanê berfireh bibe û pêş bikeve. Timî di asteke marjînal de dihiştin. Di sedsala şazdan de li Hollanda û Ingilistana îro cihdîtina wê bi şert û mercên gelekî xweser ve girêdayî ye. Belkî jî ji bo Hollanda û Ingilîstan çêbibin hewcedarî bi sîstema kapîtalîzmê hebû. Ji xwe wisa jî bû. Di nava çar sed salî de tevahiya dinyayê rastî belavbûna vê sîstemê hat. Em ê vê dema şaristaniyê bi navê modernîteyê weke beşeke cihê şîrove bikin. Me bi awayekî kin û hinekî jî hişkeber weke gava pêşî şaristanî bi nav kir ku em agahiyên xwe yên dîrokî û civaknasiyê li ser hîmekî têkûz deynin. Mijarên ku dîroknas û fîlozofên herî hosta tevayiya temenê xwe nikarin ji nav derkevin, ji bo mirov wan bi carekê bide fêmkirin, qabîliyeteke nedîtî pêwîst e. Bê guman em xwediyê vê îdayê nînin. Lê belê ji ber ku rêz û hurmeta me ya ji bo jiyaneke azad me erkdar dike û ji ber ku hêzeke me ya şîrove ya dîrokî, civaknasî û manedanê heye û her kesê xwe li ber pirsgirêkên civakî ji dil berpirsyar dibîne, Beriya her tiştî divê wê qabîliyetê weke şertê pêşî di xwe de bibîne. Ji ber trajediyên sed û pêncî salî yên sosyalîzma pêk hatî, rêçeteyên bi dehan şoreşên rizgariya neteweyî û sosyal demokratan di nav hesabên qeşayî yên sermeya fînansê de heliyan. Ji bo hêza me ya şîrove ya hostayane bi giştî derbarê şaristaniyê û bi taybetî jî derbarê şaristaniya kapîtalîst de divê bi sosyolojiya azadiyê ya derbarê jiyana azad de bibe yek Da ku em ji bo dozên azadiyê yên mezin nexapin û nexapînin. Siz sê, Pirsgirêka belavbûna civaka şareza. Guftûgoyên zanistî yê derbarê dem, serîdan û şaxdana kakilê şaristaniya îro de ya ku hukm li dinyayê dike, mêldar in ku li ser tejaneya Dîcle-Firata jor û jêr li hev bikin. Her du beşên dawiyê ku em bi giranî li ser rawestiyan ya me gotî piştrast dikin. Şîroveyên me jî nîşan didin ku devera pêkhatina vê kakilê tejaneya Dîcla Firat a Jor a li Quntarê çiyê ye. Kakil an jî sîsika vê pêkhatinê li vir Meyiya ye û şit lawê ya pêşî jî ji aliyê rahibên Sumeran ve hat qelemkirin û bi vî awayî hîmê civaka şareze hat danîn. Divê neyê ji bîr kirin ku ev bûyerên manedar ên me di nav hevokeke bi qasî pênc saniyeyan de bi cî kirine, bi ceribandinên hezar salan ên dûdirêj hatine bi cîhanîn, meyîyane û mayîndebûne. Sosyolojiya pozîtîv di çarçoveya zeman û mekan de bi tevahî xwe venagirin hîs dikin. Bûyer û diyardeyên behsa wan dikin zeman û mekanê wan nîne. Qaşo bi îdeya zanista ceribandin û diyardeyî radibe. Çiqasî bê zeman û mekan analîza bike, bawer dike bi awayekî zanistî tevgeriyaye. Bi çar lepam bi rêbazê digire û xwedî lê derdikeve. Ya rastî di bin hîmê vê nêzîkatiyê de têgihiştina modernîteyê ya xwe di nava zeman û mekan de bêserûbinî dibîne heye. Bi tevayî huner, felsefe û zanista navenda wê Ewropaye xwedî meyleke bi jêrengî ye. Çawa ku Xwedê jî ji zeman û mekan munezzeh e, ev rahibên hemdem ên îdeolojiya şaristaniya Ewrûpayê hûnandine jî di warê bêsînorî û bêserûbiniya zanista xwe de ji xwe razî ne û rihet in. Ew çi qasî ji tengavbûna zeman û mekan birevin, ew qasî yeqîn dikin ku tejika xwe ya zanistê ji avê derdixin. Her demê xwediyên paradîgmayan vê çewtiyê gelek cara dikin. Em baş dizanin ku ti bûyerek, diyardeyek, saziyek, çalakiyek, kesayetek û civakek nîne ku bandora zeman û mekan li ser nebe. Rêbaza ku çarçoveya zeman û mekan dike hîmê xwe, hêza şîroveyê ya maneyê zêde dike. Di qada zanistên civakî de dîrok niha ye û niha jî dîrok e. Cudahiya di navberê de zêdetir şiklî ye, hînê kêmtir cewherî ye. Berî ku ez Fernand Brudel bixwînim min fêm kiribû û weke rêbaz qebûl kiribû ku bi taybetî bêyî têgînin demê em ê nikaribin sosyolojiyeke manedar bimeşînin. Ez vê rêbazê ji bo mekan jî weke rêbazeke mirov nikare jê bigere qebûl dikim. Her çend parêznameyên min bi amatorî bin jî bi cîanîneke xurt a vê têgihiştine îfade dikin. Mirov dikare di tevahiya analîzê min de heman şopan bibîne. Wê wextê zanyarên Ewropayê yên di mijara rêbazê de ewqas nazik in, çima di mijara zeman û mekan de weke amatorekî mîna min jî dabaşê haydar nînin an jî jê direvin. Mirov vê yekê dikare bi navendperestî û gerdûnperestiya Ewropayê rave bike. Bi van xisletên xwe nekarîn ji metafazîkeke çor bibin an jî mîsyon û baweriya wan a biavakirina civakeke metafizîk e. Wexta ku em dîrokê û mekanê li sosyolojiyê zêde bikin, jiyan çawa diherike û diçe û em di dîrokê de û niha çi ne, em ê baştir fêm bikin û lê serwext bibin. Eger dîrok û niha gelekî nêzî hev in, dîsa mekan mîna pêpelûkên pêlikê yên li pey heftên hevdû temam dikin, wê wextê em dikarin bibêjin mirovatî yekpare ye, bêyî qewiman, dînan, dewletan, neteweyan, hevgirtinan, Neteweyên Yekbûyî û Enternasyûnalan ji xwe di nava yekîtî û yekparetiyê de ye. Wer diyar e saziyên qaşo li yekîtiyê digerin, dibin ew sazî ku bereva jiyê vê yekê dikin. Civaka şareza pêkhatineke seyr û ecêb e. Xisleteke wê heye ku her tiştê dibêje bereva jiyê wê rast e. Ji bo em li hemberî vê rastiya wê matmayî nemînin, divê em civaka şareza her tim bereva cî û berepaş bixwînin. Min ev pêşek pêşkêş kir, da ku zêdetir balê bikişînim ser belavbûna şaristaniyê ji aliyê zeman û mekan ve û ez nîşan bidim ku divê mirov çawa şîrove bike. A. Pirsgirêkên belavbûna şaristaniyên bi kokê xwe Misir û Sumer. Vegotinên me yên di derbarê bisazîbûna neolotîkê de çêbûna kakilê şaristaniyê rohnî kiriye. Eger hûn vî kakilî nefikirin, hûn ê qelemkirina şitliya Sumeran li ku biteemînin? Li naverastê kakil û dendikeke zîl bide tine, hebe jî di wê rewşê de nîne ku bigihîje. Em çawa dewletên yekbû yên Emerîkayê nikarin bêyî Ewrûpayê bifikirin, belkî hînê zêdetir bêyî kakilê şaristaniyê li Dîcle û Firata Jor wê Dîcle û Firata Jêr bi tenê çirav û qamir bûna. Meyandina şaristaniyê li aliyekî bihêlin belkî bi tenê jiyaneke mîna ya pîgmeyan pêk bihata. Di warê belavbûnê de pirsgirêkeke girîng jî ew e ka çima li Dîcle û Firata Navîn û heta li Anatolyayê wargehên gelekî li pêş nebûne an jî nekarîne bibin bajar. Wexta em ji niha û pênc hezar sal paş ve diçin, em dibînin ku gelek herêm li ber şaristanîbûnê ne, gelek gundên mezin hene li ber bajarbûnê ne. Lê paşê ji ber sedemên em baş nizanin bêyî ku pêş de biçin hildiweşin. Mînak Çatalhuyuk û deverên di navbera Îran û Tirkmenistanê deverên bi vî rengî ne. Yek ji xisûsên ku em dizanin ew e ku li herêmekê zêdebûna şêniyan girêdayî mezinbûna berhemê wê yê zêde ye. Ya vî berhemî zêde jî bike, tejaneya erdên bi bereket ên li ber devê çeman e ku têne avdan. Li nêzî ketina deryayê çemên Nîl û Dîje Firatê erdên bi aluvyon ên bi bereket çêkirine ku ev yek jî vê fikrê piştrast dike. Ji bo destpêkê bi qasî çêbûna bajêr, şertê pêş ew e ku divê hejmara xwe zêde û mayînde bikin. Şertekî din ew e ku ji sedî sed di vê nêzî wan herêman mercên çandî yên xwe bi xwe biafirînin hebin. Ti qada bi aluvyon bi serê xwe rê nade çanda neolotîkê. Ji ber ku şert û mercên vê çandê nînin. Di çanda neolotîk de şertên bajarvaniyê yên mezimbûn, mayîndebûn û pirbûna hejmarê tune ne. Ji ber van rewşan hewcedarî bi temamkirinê heye. Bi qasî li jêr nebe jî, tevahiya nîşaneyan îşaret dikin ku li tejaneya Dîjle-Firat a Navîn rêzeke bajarên bi meznahiya navîn hene. Lê berî ku ez behsa vê bikim, di salên sê hezar û pênc sed berî Zayînê de şaristaniya bajarê Urûkê sîstemeke xwe dayîqebûlkirin afirandiye. Uruk nîzama kolonîyan ava dike, modeleke hejmara bajarên zêde bike pêşkêş dike û bi rola xwe radibe. Di dîrokê de dibe xwediyê şerefa şaristanîya pêşî ava bûye. Kulta Xwedawend Înnanayê û destana Gilgameş îspatên bêmirinîyê ne. Heye ku beriya zayînê di salên sê hezarî de ji aliyê hevgirtina bajarên li bakur ên bi bereket û hejmara wan zêdebûyî tê hilweşandin. Dema xanedaniya Ûrê di salên sê hezarî berî Zayînê de dest pê dike, bi şêweyê sê xanedaniyan di çarçoya heman mentiqê avabûn û hilweşînê de xwe vekişand bakur û heta salên du hezarî berî Zayînê dewam kir. Xanedaniya Aqat a Sargonî û dema Gude ayê gotî di vê çarçoveyê de mirov dikare bihesibîne. Metnên pêşî yên hiqûqê yên nivîskî, destanên wêjeyî, akademî, şerên bajaran ên bêrehm mîna yên îro, mînakên balkêş ên weke Loriya ji bo Nîpûrê û destana lanetkirina Agadayê ji wê demê mane ku yekser têne hişê mirov. Tê fêmkirin ku sîstemeke berfireh a koloniyê ya Urê heye. Jixwe koloniyên pêşî li kevana hundirîna sîstema Zagros-Torresê gelekî bi lez zêde dibin û bi lez jî bi dawî dibin. Encama mirov ji vê derxînê ew e ku civaka di nava wê de kolonî ava kirine çanda wê bihêz e. Şaristaniyên Misir û Harapayê tevî şaristaniya Elam, Sûsê, her çend weke şaristaniyên bajaran ên serbixwe bêne nirxandin jî, têkiliya yekser nebe di çarçoweya objektîf de mirov dikare wan bi Sumeran re tenê ji aliyê koloniyan ve bide berhev û muqayese bike. Serdema Babîlan di salên du hezarî berî zayînê de li bakur bi heman mantiqî dest pê kir. Her çend li çûna Sumeran ji etnîsîteya Akadan ango çanda Semitîk bê hesibandin jî bi xwe şaristaniyeke Sumerî ye. Ji aliyê bi sazîbûn û zanistê ve asta herî jora şaristaniyê tê qebûlkirin. Weke bajar Babîl mîna Parîsa Ewrûpayê xwedî roleke ye. Bajarê çand û zanistê ye. Bazirganên wê zêde bûne, tevahiya çandan lê hatine cem hev, cara pêşî rewşeke kozmopolît pêk hatiye. Bandora wê li ser dewrûberê zêde ye. Di dîrokê de serdema Nemrûtan, ango qiralên bi hêzên pêşî dide destpêkirin. Mîna bajarê Rohniyê balê dikişîne ser xwe. Sê qonaxên xwe yên girîng hene. Serdema derketinê ya bi heybet berî zayînê di salên du hezarî û hezar û şeş sedî de bi Hamûrabiyê navdar tê naskirin. Berî zayînê di salên hezar û şeş sedî û hezar û sê sedî de kengê qewmên Horiyan bandor lê kirin serxwebûna xwe ji dest da. Dema sêyemîn berî zayînê salên hezar û sê sedî pênc sed û pêncî ye bi bandora Asuran ji aliyê Persan ve hatiye dagirkirin. Serdema Babîlan a hezar û pênc sed salî pir xuya neke jî şopên gelekî xurt di bîra mirovan de hiştin. Şerê xuda Mardûk û xudawend Tîamatê û destana navdar a Enûma Elîş çîroka bi êşa têkçûnê ya jin dayikê ye. Astronomiya wê, kehaneta rimildaran, esareta Benî Îsraîl, gelek metnên edebî yên nivîskî, bermahiyên berxwedana li dijî Asûran e ku ji navenda çanda Keldayê mane. û ji wan bîranînan in ku neyên ji bîr kirin. Di serî de Solon gelek fîlozofên Yewnan dersên xwe yên pêşî li vî bajarî girtin. Em wexta vê tînin bîra xwe, em bandora xelekwarî baştir fêm dikin. Em dema Asûr dikarin bikin sê beş, dema yekemîn, salên du hezarî, hezar û şeş sed berî zayînê dema qiralên bazirgan e, Bazirganî herdiçe mezin dibe, bazirganan bajarê Nînova yê li nêzî Mûsil a îro ji bo xwe kiribûn navendeke bazirganiyê. Asûr xwedayê parastina vî bajarî bû. Bazirganan yekem car di dîrokê de koloniyên herî mezinên bazirganiyê ava kirin. Ji rojhilatê Derya Sipî heta keviyên Pêncavê, ji Derya Reş heta Derya Sor li gelek deveran gelek bajarên kolonî yên bazirganiyê ava kirin. Mirov dikare bibêje ku di warê mîmarî û bazirganiyê de qonax bihurandine. Bajarê Kultepe yê nêzîk Qeyseriyê û bajarê Karkamişê yê li nêzî devera îro Firatê re derbasî Sûrî dibe ji wê demê mane. Salên hezar û şeş sed hezar û sê sed berî zayînê dema serweriya dewleta Mîtanî ya bi koka xwe hûriye Rêwresma Asûr her çend girîngiya xwe ya berê kêm bibe jî hebûna xwe dewam dike. Dema wan a herî bi heybet salên hezar û sê sedî şeş sed û dozdeh berî zayînê ne. Di dîrokê de împaratoriya pêşî ya herî bi hêz û herî berfireh ava kirine. Di şer de bi xedarî û bêrehmiya xwe têne naskirin. Tê gotin ji serê mirovan kelhew û birç ava kirine. Li dîrokê de cara pêşî şopên qirkirina mirovan û bi tevahî valakirina deverekê di vê demê de têne dîtin. Dîsa herî zêde têgihiştina gelan a berxwedanê di vê demê de xurt bûye. Berxwedana herî mezin bi pêşengiya qralên Urartuyan, proto-Kurd Hûriyan nîşan dane. Lê di vir de nuqteyek heye divê ez destnîşan bikim û ji cihê mayî ez ê paşê dewam bikim, ew jî ev e. Koka etnîk a Urartuyan mijarek e ku li ser guftûgo tê kirin. Ev xisûs ji bo tevahiya xanedanên Rêveberiyê welê ye. Xanedanên Urartuyan hemûyan ziman û çanda demê ya serwer esas girt. Ji xwe li Urartuyê û hînê paşê li qesrên persan jî zimanê fermî yê dewletê zimanê Asûrî û Aramî ye. Em ji cihê mayî dewam dikin. Me behsa berxwedana Hûriyan kiribû. Ji bo karibin xwe li vê cografya îro bigirin, rola vê berxwedanê gelek e. Ji xwe bi hevgirtina Medin bi koka xwe Hûrî û Babîlan ev împaratoriya dêw û mezin di sala şeş sed û dozdan de berî Zayînê de bi dawî bû û di nava rûpelên dîrokê de cihê xwe girt. Weke şaristaniya dawî ya bi koka xwe Sumer di dîrokê de ji bo belavbûna şaristaniyê û ne xasim ji bo pêştebirina bazirganî û mîmariyê bikêrhatina xwe û rola xwe xwedî cihekî cihêwaz e. Em cara pêşî ji bilî Mezopotamyaya jêr navendên şaristaniyên din dibînin. Hem di warê şikil hem jî di warê naverok û cewher de veguherîn û pêşketin xuya dikin. Çi di pêkhatina şaristaniya Sumer de çi jî di belavbûna wê de mirov Mezopotamyaya Navîn weke xeleka pêşî bibîne wê nebe destnîşankirine ke şaş û çewt Em di derbarê vê nifşa bi koka xwe hûrî de nema ze bi saya erdkolanên arkolojîk, etomolojî û etnolojiyê hînê zêdetir dibin xwedî agahî û zanîn. Hûrî ji ziman û çanda Aryen koma pêşiya etnîk an jî gel e, ku di çavkaniyên nivîskî de navê wê tê hildan û nasnameya wê diyar dibe. Otantîk in, ango ji serdema qeşayî ya dawî ve li sîstema Zagros-Torosan bi cîh bûyî ne. Di pêşdebirina cotkarî û heywanxwedîkirinê de xwediyê roleke sereke ne. Ya rastî li deverê serê koma şoreşa cotkarî û gund a neolotîkê pêşdebir dikişîne. Nasnameya wan a etnîk ji salên şeş hezarî berî zayînê ve cihê û diyar dibe. Eger mirov hûriyan weke proto-kurd bi nav bike, destnîşankirineke li cî he. Şêwazê ziman analîza etîmolojîk a gelek peyvan û etnolojî têkiliya wan bi kurdan re têra xwe eşkere rave dike. Bicîhbûna li deştan, koçêriya li çiya û zozanan bi hev re û di nava hev de ye. Îhtimaleke xurt e ku Sumer yek ji komên pêşî yên Hûryan be. Jixwe paşê dema dagirkeriya gotiyan salên du hezar û sed û pêncî, du hezar û pêncî berî Zaynê, dagirkeriya Kasîtan salên hezar û şeş sedî berî Zaynê, tevî Hîtîtan salên hezar û pênc sed û nod û şeş an dagirkeriya Babîla Navpêşî, gelekî paşê belavbûna li dij a Med û Persan vê rastiyê piştrast dikin. Bi Sumeran re herî zêde nifşa newrotîk di nava têkiliyê de ye. Yên din jî aramîtên bi koka xwe semîtîk in. Em dema bi sazîbûna newolotîkê salên şeş hezarî çar hezar berî zayînê nehesibînin, em şopên şaristaniya pêşî ya bi koka xwe hûrî serê salên sê hezarî berî zayînê têra xwe dibînin. Ya rastî em li pêşketineke bê navber rast ên. Nifşên pêşî yên li Sumerê bi cîh dibin zû gav davêjin şaristaniyê, yên mayî jî ji ber sedemên avdaniyê û şertên hewayê yên demsalan hêdî be jî dikarin wargehên xwe ber bi başarbûnê ve bibin. Berdkolanên arkeolojîk ên li beşên navîn ên Tejaneya Dîcle Firatê de mînakên gelek bajaran hatine dîtin. Di nava sînorên Urfayê de li Kazas, Tutrîş, Gerevre, Zeytûniyê û herî dawî jî di Erdkolanên li Gobeklî Tepeyê de gelek wargehên li derve û hundirên wan Kelhe û Birç avahiyên mîna perestgehan, fîgurên qîmeta wan a hunerî heye û gelek alavên bazirganiyê çêbûna bajaran nîşan didin. Dîroka gelekan ji wan heta salên sê hezarî du hezar û heft sed û pêncî berî zayînê diçe. Ya rast ew e ku mirov bibêje ev komên bajaran ji Sumeran ser bixwene. Gelekî manedar e ku li deverên nê zîwan koloniyên cuda û bi koka xwe Sumerî hatine dîtin. Mirov ji van koloniyan fêm dike ku car caran li dagirkeriyên Uruk, Ur û Asuran rasthatine. Erdkolanên nû yên arkolojîk, xebatên etîmolojîk û etnolojîk dikarin nîşan bidin ku navendên bajarên li tejaneya Dîcle-Firata Navîn her yekî navendeke mezin a şaristaniyê ne. Ji xwe lê kolînên dawiyên zanistî jî îşaret bi vê yekê dikin. Nexasim berhemên li Gubeklî Tepeyê hatine dîtin xwedî wê xisletê ne ku dikarin bibin sedema jinûvenivîsandina dîrokê. Pêla şaristaniya bi koka xwe hûrî ya nirşê duyemîn hînê berfireh dibe û gav davêje şêwazê rêveberiya siyasî ya dişibe împaratorîyê. Ne mazde mîtanîyên ji Mezopotamya Navîn in balê dikşînin. Bi qasî ku em fêm dikin ji salên hezar û şeş sedî berî zaynî heta salên hezar û du sed û pêncî berî zaynî yên mezinbûna Împaratorîya Asûr împaratorîyeke bi hukum bûne. Paytexta wan li navbera sînorê îro yê Mêrdînê û Sûrî, bajarê serê kanîyê Amûdê ye. Navê xwe hê wê demê bi kurdî Xweşkan ye. Ji kevalan em fêm dikin ku zimanekî xwe yê cihê heye û bi koka xwe hûr ye. Ji Kerkûka îro heta Til Elal a nêzî Antakyayê karî bûye belav bibe. Em dizanin ku timî Asûr di kontrola xwe de girtine. Bi Hîtîtan re ku li navend Anatolyayê di heman demê de dewleta pêşî ava kirine, yan xizm in yan jî ji heman kokê tên. Em vê yekê ji zimanê pê diaxivin fêm dikin. Ji ber ku ew jî bi zimanê koma zimanên Aryen dipeyivin. Divê em bi bîr bixin ku Şipîlûlûama yê Hîtîtî yê Heleb û Kargamêş fetih kir, qîza xwe da prensê Mîtanîyan Matîzava û nameya ji wî re şandî jî belgeyeke girîng e. Ji hîyoroglîfên li qesrên Misrê tê fêmkirin ka çiqasî bihêz in. Ji bo vê jî mirov dikare nefertîtiyê weke mînak destnîşan bike. Ji ber ku bi serê xwe çar sed salan karîbûn Asûran di bin kontrola xwe de bigirin, ev yek jî hêza wan nîşan û piştrast dike. Em dikarin heman xisûsê ji bo Babîlan jî bibêjin. Em dibînin ku nivîsa bizmarî û hiyogrorofî bi kar anîne. Hin mîmariyên xweser ên mîtaniyan û seyîsên hespan ên bi navê kîkulî ji şopên wan ên di dîrokê de hiştine. Şaristaniya doemîna girîng a bi koka xwe hûrî divê were rohnîkirin. Gelekî li cih û rast e ku mirov Hîtîtiyan jî daxilî vî nifşî bike. Bereva jî ku tê gotin Hîtîtî ji wan koman nîn in ku di Derbendan re ji Kafkasan û ji Rojhilatê Îranê hatine. Ji ber ku di nava çanda wan de şopên hûr ên ziman û çanda hûriyan hene, em weke encam dikarin wan mîna komeke rêveberên esilzade yên hûriyan destnîşan bikin. Xwedayên wan, wêjeya wan, têkiliyên wan ên dîplomatîk û bermahiyên ji qesrên Misrê nîşan didin ku ew jî fena Mîtaniyên li Anatolyayê navîn bin. Çawa ku Mîtaniyan navendên Asûr kirin kontrola xwe, Hîtîtan jî di heman demê de dawî li dema koloniya Asûrê anîn, di heman demê de împaratoriya Hîtîtan di salên hezar û şeş sed hezar û du sed û pêncî berî zayînê de ava kirin û dewam kirin. Fena ku li du herêmên mezin ên navendî rêveberiyên hûrî ava kiribin lê hê jî em rastiya vê baş nizanin. Ne tenê di warê xizimtî û ziman de, di her warê jiyanê de bi giranî dişibin hevdu. Xeleka wendabûyî di navbera her du herêman a Mîtanî û Hîtîtîyan de ye. Ez yeqîn dikim ku lêkolîn çiqas xurt bibin ev yek jî wê zelal bibe. Li serî de hatû şaş a ji dema Hîtîtan mayî û navendê wê yên girîng xuya ye ku di hin pêşketinên şaristaniyê de rol lîstine. Cih û warên wan ên pîroz ji zîgûratan bihurî ne. Perestgehên dînî, qesrên rêveberan, cihê mayîna xebatkaran û kewarên wan gelekî ji hev cihê û diyar bûne. Bircên wan ên fireh hene. Gelek bajarên bi vî rengî li herêmê têne dîtin. Li gorî wê demê ji aliyê eskerî ve dewleta herî pêşketî ye. Li rojava ji bajarê navdar Troya, Ahiavayim pêşî, bi koka xwe ji nîvgirava Yunan li bakurê Antalyayê Aşkavayî, li bakurê wan Kaşkayî û li Çukurovayê Kilikyayî, li başûr bi rikeberên xwe yên navdar bi dewleta Fîr'ewnên Misrê re cîrantiyê dikin û danûstandina wan heye. Gelê li devera navendî hatiyên xweserin. welatê xwe weke welatê hezarxwedayan bi nav dikin. Ev yek ji hevrekiya di nava xwedayan de zêdetir girîngiya bi dostaniyê didin nîşan dide ango hevgirtina bektî û mîregan îfade dike. Di dîrokê de peymana yekemîn a nivîskî piştî şerê li Qadeşê nêzî çemê Asî û Hamayê di navbera Fîr'ewnê Misirê Ramsesê Duyemîn û Qralê Hîtîtan Hatûşîlî yê Sêyemîn de hat morkirin ku yek ji bîranînên girîng ên dîrokê ye. Wer tê fêmkirin ku bi şiklekî xwediyê meclîseke arîstokratan a bi navê Pankûşê ne. Mirov dikare şîrove bike ku pêşiyên begê hatû şaşê bi şiklekî federasyoneke beg û mîran ava kirine. Me gelek caran qala şaristaniya Misrê ya li keviyên Rojhilatê Nîlê kir. Her çiqas derketina wê serbixwe xuya bike jî, mirov dikare bibêje ku şopên nirxên çanda ariyen lê hene. Ango bi şiklekî din mînakeke Sumeran a dûr e. Dînamîkên hundir ên Nîlê û cîranê wê yên nêz ji bo şaristaniyeke nû çiyêkin li naverastê xuya nakin. Di vir de ya herî bi serê mirov bikeve ew e ku di encama koçberiyê de çanda ariyenî gihiştiye herêmê. Bê guman meznahiya şaristaniya Misirê nayê guftûgo kirin. Lê rastî ye ku qujikeviyên Nîlê wêdetir jî nekarîbûye belav bibe. Pirseke hêja ye, mirov bi pey bikeve ev e, çima ev şaristaniya ev qasî mezin belav nebûye? Li keviyên Nîlê çandeke xweser a xwe bispêrê xuya nake. Mîna ku mucîzeyeke ji ezmên hatibe. Na, eger wisa nîne, divê em rastiya qebîleyên Hîksos û Îbraniyan li ber çav bigirin û neçar gelek caran bibêjin ku çavkaniya wê şoreşa newrotîk a li sîstema Toros-Zagrosan e. Nivîsa Hiegrolofî ji nivîsa bi zimarî paşemaîtir e û ji bo pêşketinê li cih nîne. Bikêrhatina wê bi sînor e. Dibe ku mîmariya piramîdan şahane be, lê yek ji wan dînîtiyan e ku têra xwe keda koleyan da qurtandiye. Wexta ku mirov dabeşî demên cihê bike, dema qraliyeta kevin salên navbera sê hezar û du hezar û pênc sedî berî zayînê digire. Ji gelek xanedaniyan re şahidî kiriye. Li nêzî erdên bi alüvyon li keviya Qahîreya îro çêbûye. bi qebrên mezin ên piramîdan tê naskirin. Di navbera salên du hezar û pêncî û hezar û heşt sed û pêncî berî zayînê de dema Qiraltiya Navîn e. Di vê demê de perestgeh hatine avakirin, ango di vê demê de giraniya rahiban xuya dike. Di salên hezar û heşt sedî berî zayînê de dagirkeriya Hîksosa mirov difikirîne. Rejîma fîr'ewnên ti qewman nikarîbû bi wan Hîksosan hilweşand û ev yek hêza rêxistinî û çanda li pişt Hîksosa nîşan dide. Bi qasî sed û pêncî salî Misir bi rê ve birine. Di salên hezar û şeş sedî berî zayînê de dema qiraliyeta nû bi Setê Yekemîn hat avakirin. Mîna Asûran dema vê avabûnê li pêşketina bazirganiyê rast tê. Dîsa weke Asûran li Mezopotamyayê jêr derketina wan dema qiraliyeta nû li herî başûrê Nîlê li Karnaxê pêş xist. Dema qebristanên cuda dest pê kiriye. Tevî ku rahib bi hêzin jî êdî di dereceya duyemîn de ne. Qebîleya Îbranî di vê demê de hatiye Misrê. Piştî Hîksosan salên hezar û şesidî tarîxeke li cih e. Tê texmînkirin ku piştî Sê sed salan dimînin, dîsa di dawiya salên hezar û sê sedî berî Zayînê de vedigerin. Qral Eknaton muhtemelen di salê hezar û çar sedî berî Zayînê de cara pêşî dînê yekxwedayî îlan kir û bi vê yekê navdar e. Ji Hîtît û Mîtaniyan gelek keynikan weke bûk tîne qesrê. Mînakên qebrên wan nîşan didin ku bûna xwediyê mîmariyeke gelekî pêşketî. Di warê mîmariyê de ji Sumeran zêdetir bandor li şaristaniya Greko-Romen kirine. Şiklê wan ê dînî yê tevlîhev mîna kopiyeke Sumeran e. Rêwresma Îsîs, Orîsîs, rêwresma Înnana Enkî tîne bîra mirov. Rêwresma Amon-Ra jî nêzî sîstema zîguratên rahibên Sumeran e. Ev pers wê her tim were kirin, Ji Misir û Sumerê kîjan ê bandor li kîjan ê kir? Di çêkirina kelekan de, di danîna stûnên bi kevir de, di çêkirina resmên li dîwaran de, di zanista salnameyê de, di bijîşkiyê de, di astrolojiyê de û di mûmyakirinê de gavên resen û orjîn ên Misrê hene. Eşkere bi vê rê bandor li çanda Yewnan kiriye. Têkiliyên Misriyan bi Fenikiyan re jî pêşketî bûn. Mîtanî û Hîtîtiyan jî li ser Sûrî û Filîstîna îro xwe li hev rakişandibûn. Berî zayînê piştî salên hezarî ji başûr jî qewmên bi koka xwe Sûdan û Hebeşî êrîşên xwe zêde kirin. Di salên şeş sed û heftê yî berî zayînê de jî bi êrîşên Asûran cara pêşî dikevin bin serweriya hêzeke derve. Li gorî rêzê di sala pênc sed û bîst û pênc berî zayînê de Pers, di salên sê sed û sî û siyan de berî zayînê de jî ketin bin rêveberî û dagirkeriya Skender. Ber bi zayînê ve dema Klopatraya bi koka xwe ji çanda Helen li hemberî Romayê têk çû, qonaxa pêşî ya şaristaniya çar hezar salî bi dawî bû. Ev şaristaniya ku herî kêm bi qasî Sumeran di dîrokê de gelek şox piştine, sîstema koledariya klasîk bi halê xwe yê herî saf bihurandiye. Yekîtiya kole û efendî di ti şaristaniyê de bi vî rengî pêş neketiye. Ji bo kolên li vê dinyeyê rûyê rehetiyê hîç nedîtin, hisên dînî yên axretê roleke xurt a rewakirinê bi cîhanî in. Paradîgmayên axretê, cennet û cehenemê li vê qada xurt a şaristaniyê hatin vedîtin. Zewaca xwişk û birayana Fîr'ewnan dibe ji rê û resma kevna klanê hatibe yan jî ji hewcedariya bi mayîndetiya xanedanê jî pêk hatibe. Dînên Brahîmî bi îhtîmaleke mezin herî kêm bi qasî baweriyên dînî yên Sumer û Babîlan bandora xwe kirine. Hezretî Mûsa ji çanda Misrê tê, pêşiyên wî Hezretî Brahîm jî ji ber Nemrûtên Babîlan reviyaye, ev yek bandora xurt a herdû çandan û sentêza wan tîne hişê mirov. Mirov nikare dînên Brahîmî li derveyî bandora van herdu çandan bifikire. Bi halê xwe yê orjînal rejîma Fîr'ewnên Misrê sîstemeke herî nêzîk komînîzma dewletê ye. Şaristaniya Urwartuyan jî ji nifşê yekemîn ê şaristaniyan e. Bi têkoşîna Naîriyan ku timî bi Asûran re di nava nakokiyê de bûn, tê texmînkirin ku di salên heyşt sed û heftê yî berî Zayînê de Piştî dema dirêj a konfederasyonê cara pêşî ber sîstema Kraliyeta Navendî ve gav avêtiye. Nayirî bi maneya xelkê çem e û heye ku Kurdên otantîk ên li ber devê çemê Dîcleyê û şaxên wê îfade dike. Di kitabeyên bi zimanê Asûrî de Kral Serdûrî heye ku serdar be jî pesnê xwe dide ku di bin çavdêriya xwedayê mezin Xaldî de her kesê derdikeve pêşiyê têk dibe Û ev yek mizgîniya meşa bi heybet dide ku wî ber bi qiralyeta navendî ve dibe. Wana îro weke navend hatiye hilbijartin. Ji ber ku ji qebîleya Wanîlîlî hatine navê Wanê maye. Navê din jî Tûşpa ye ku ji xwedaya rojê Teşûpa çêbûye. Li navendê gelek kelhe ava kirine. Ji quntara çiyayên Zagrosê yên rojhilatê Îranê heta keviyên Firatê yên rojava, li bakur ji geliyên Arasê heta herêmên Asûr ên li başûr û sînorê bakurê Sûrî serweriyeke navendî ya bihêz ava kirin. Tê texmîn kirin ku cara pêşî sîstema eyaletan ava kirine. Di dîrokê de ev rastî ji alî navendbûnê ve cara pêşî pêk hatiye. Sîstema wan a baweriyan pir bihêz di bin bandora Sumer û Asûran de ye. Nivîsa bizmarî bi kar anîne. Ji bilî zimanê Asûrî yê ji rêveberên Asûran girtine, zimanekî bi bermahiyên Hûrîyan û ji qebîleyên ji Qafqasan koç dikin têkel zimanek pêk tê. Her çiqas baş neyê zanîn jî sîstemeke ziman a nêzî Ermenîkî çê dibe û ev gelekî xwezayî ye. Gotina li Babîlê heftê û du ziman dihatin axaftin, têra xwe mirov difikirîne û ruhnî dike. Xisûsek heye ku dixwazim bi taybetî destnîşan bikim ew jî ev e, zimanê qesrê her tim ji yên komên di bin destên wan de cuda bû. Hînê di sedsala derbasbûyî de li qesrên Ewrûpayê zimanên ti eleqeya xwe bi xelkê xwecî ê herêmê re tune bûn dihatin axaftin. Mînak weke Elmanî û di demên berê de Latînî. Li Rojhilata Naverast zimanê Erebî demeke dirêj weke zimanê qesrê îtibar û rûmete xwe hebû. Zimanê Osmanî hema bêjim bi qasî zimanekî biyanî ji tirkî dûr e. Îngilîzya îro zimanê fermî yê bi dehan welatan e ku tu têkiliya xwe ya neteweyî, etnîk û qewmî bi îngilîzan re nînin. Li navenda Qiraliyeta Urartu jî diyar e heman pîvan û rêzik hene. Ji ber ku berê Asûrî dihat axaftin mirov dikare vê rastiyê bibîne. Şaristaniya herî bihêz a serdema Hesin dihate hesibandin. Gelek sîleh, firaq, beroş û alavên ji têkiliya hesin û sifir heta roja me ya îro mane. Şaristaniya pêşî ye ku herî zêde hesin bi kar aniye. Têgihiştina bajêr, navend û eyaletan lê pêş ketiye. Tevna rêyan îşareta bi rêya qral dike. Hînê jî mirov dikare cihên ev rê tê re derbas dibin ji hev derxîne. Qebrên qralan ên di zinaran de hatine çêkirin muhteşem in. Ji her gelê cîran karîbûne koleyan bidin hev, di avakirina bajar û kelheyan de bixebitînin. Di çêkirina cihokên avê û golan de pêş ketîne. Hêza bi tenê ye ku karîbû li hemberî asûran li ser pîyan bimîne. Bi qasî sê sed salan bi hev re şer kirin, lê vê yekê di heman demê de û ji aliyê heman hêzan ve di sala şeş sed û pazdeh berî zayînê de dawiya her duyan anî. Dîrokê li ser heman cografyayê li pêkhatineke siyasî ya bi heman rengî careke din şahedî nekir. Împaratoriya Med-Pers di nava nifşê pêşî de ya herî dawî ye bi heybet derketiye. Medan çerd û mercên pêngava destpêkê çêkirine. Gotina Med jî zêdetir ji çanda Yewnan maye. Dîroknas hemfikir in ku Med ji şaxekî xurt ê Aryen tê. Ji ber ku devera wê nebûye wargehê komeke di na etnîk, mirov dikare bibêje Med û Medya xwediyê çandeke otantîk in. Ji xwe gotinên med û medyayê hînê jî ji bo heman deverê têne bikaranîn. Mirov dibîne ku di rêzeçiyayên Zagrosê de bi cih bûne. Mirov dikare koka wan bibe heta gotî û kasîtan. Dîsa fikreke hevpar e ku di çarçoya binavkirina giştiya horiyan de ne. Mirov dikare bibêje ku ji wan eşîran in herî zêde bi asûran re şer kirine û êş kişandine. Dewletbûna wan jî ji nêz ve têkildarî vê berxwedanê ye. Sirra derketinê di konfederasyona eşîran de dibînin. Di salên heft sed û pazdeh berî zayînê de qebîleyên cara pêşî têne cem hev yekîtiyeke siz çêdikin. Wer tê fêmkirin ku êrîş û zextên Asûr û Urartuyan kirine ku qebîleyên Sikîtan ên ji Kafkasan hatine bikevin nava tifaq û nakokiyê. Pêşengî car caran dest diguhere. Piştî berxwedaneke bi qasî sê sed salan ajot, me dan qesrên Urartuyan li derdora salên şeş sed û pazdeh berî Zayînê û hema paşê jî paytexta Asûrê hilweşandin û bi vî awayî dawî li du şaristaniyên mezin ên Mezopotamyayê anîn. Li nêzî Hemedana îro ya Îranê me dan paytexteke bi navê Ekbetanê ava kir û tê gotin dora wê bi bircên heft rengî girtine. Li rojava sînorê firehkirine gihandine heta Çemê Sor. Bi frîgiyayan re bûne cîran. Serweriya wan demeke kin ajot, di vê yekê de para têkiliyên qebîleyên Xizmê nêz yên Persan heye. Bi xebat û hewldaneke mezin pêkhatineke siyasî ya li derdora sê sed salî ava kirin û dewam kirin bi dek û dolabeke di nava qesrê de pir bi lez û di demeke kin de dan destê xanedaniyê Axamenî ya Fars. Persekî bi navê Kîros ê ji qîzên wan çêbûyî bi fermandarê eskerî yê qesrê Harpagos re li hev kir û bi darbeyeke eşkere ya di nava qesrê de pîremêrê keya Astiyak ji text xist. Li hemberî vê bêbextiya rezîlane em ji dîroka Heredot hîn dibin ku keya Astiyak wiha gotiye, Rezîl o, te ez ji text xistim min ew fêm kir, lê çima te desthilatdarî da destê bêjiyekî pers? Qet nebûya tu li desthilatdariyê bimane, te çima serwerî da destê persan? Qet nebûya bila di destê medan de bimane. Bi rastî eger Heredot ev ji xwe re li hev çênekiribe, ji xwe em neçar in pê bawer bibin ji ber ku ew dîroknasekî pêşî ye, pir digere û zanaye, ev rewş hebûna xisleteke gelekî rezîl a hevkariya bi dijminan re ya kurdan a berî hezarê salan nîşan dide. Ez yeqîn dikim ku di dîrokê de hevkarê Kurdê pêşî Enkîdo ye. Qralê Urûkê Gil Gamêş wî ji daristanê tîne û ji bo dagirkirina deverên daristanî wî weke ajan hevkarekî bi kar tîne. Di wan deman de deverên daristanî zêdetir wargehên proto-Kurdan in. Ango dîroka hevkariyê bi qasî ku bibe dabaşa destanan kevne. Weke gelek caran bûyî dîsa ev hevkarî bi destê jinekê pêk hatiye. Enkidu hevalên xwe û hewaya çiyê ya azad kiriye qurbanê şîrînî û şehweta xapînok a rahîbeyeke perestgehê. Çi qasî dişibe rojên me yên îro. Bi sedan Harpagos ji nava Tevgera Azadiya Gelê Kurd û pkk derketin. Divê mirov baş zanibe şexsiyeta îro ya Kurd a hevkar di dîrokê de çêbûye, ji bo jina xwe û malbata wî ya pênc peran nake, ti nirx û bihayê nefroşe tine, Ji ber vê yekê jî ji jiyaneke bi esalet, polîtîk, zanyarî, bi zewq û manedar dûr e, ji lewra gelekî bi awayekî rezîl dijî. Yewnanî, nema ze Heredot, beşekî mezin ê dîroka xwe ji medan re vediqetîne. Ez texmîn dikim ku yên ji çanda Hûriyan hatine hemûyan weke medan bi nav dike. Ji meznahiya medan re bi rêz û hurmete. Persand rêza duyemîn de dihesibîne. Wexta dibêje li deverê çanda me dan serdest e û ev çand ji me dan tê mîna ku rastî dîtibe. Pers di wê demê de nû derketine ser dika dîrokê bênav in û komeke çanda wan hejar e. Heybeta çanda hûriyan ji peravên Egeyê heta Elamê, ji sînorên Qefqasan heta qesrên Misrê holan dide. Herodot jî bi awayekî mafdar vê rastiyê di dîroka xwe de rave dike. Bi giştî di damezirandina pêşî ya tevahiya şaristaniyan de û di şaristaniya Sumeran de rola rahibên pêşî davakirina xwedê û zîhniyeta nû de çi be, li heman deverê ji bo şaristaniya berê hatibû avakirin a Urartuyan û ji bo ya Med Pers jî heman tişt e. Şaristaniya em behsa wê dikin ji aliyê rahibên bi navê Mag ên pêşengtiya Zerdeştîne hat damezirandin. Mag heye ku navek be an jî fîgureke sembolîk be. Bajarê Wanê pîroz li herêma Bradosa îro mişasîr bû. Em dikarin şîrove bikin ku panteona xwedayên pêşî li wir hatiye avakirin û paşê ji wir derbasî Tuşba û Ekbatanê ji wir jî bar kiriye Persepolisê. Ji ber ku eger rê û resmeke dûr û dirêj a rahiban nebe, avakirina şaristaniyên cidî zehmet e. Di çanda Yunan de felsefe û fîlozofan di şaristaniya Ewropayê de jî di dema rohnîbûnê de Rewşenbîr bi heman rolê rabûne. Li cem semîtîkan, şêxan û li cem îbraniyan jî mirov pêxemberan di heman kategoriyê de bibîne, wê hê bêtir zihinê mirov veke û rê nîşan bide. Zerdeşt û rahibên mak di derketina medan de rola wan girîng e. Lewma divê mirov rola wan a di vê pêvajoyê de baş zanibe. Ez yeqîn dikim ku damezrînerê vê baweriyê Zerdeşt û rahibên wî bi bawerî û exlaqê xwe bi qirêja şaristaniyê nelewitîbûn. Tê şîrovekirin ku bi pîrozkirina heywan, cotkarî û agir baweriya Zerdeştî nirxên civaka newrotîk di nava xwe de dihewîne. Zerdeştîtî ji vedîtina rahibên Sumer ê qiralxwedayên bi maske cuda ye. Heta mirov dikare bibêje berevaciyê wê ye. Li gorî vê baweriyê gerdûn bi qencî û xirabî, tarîtî û ranayiye tije ye. Di vê çarçoveyê de xwediyê têgihiştineke diyalektîk e. Rahiptiya Zerdeşt bi hewaya pak û azad a çiyê bi tevahî bi şaristaniyê nebûye, destûra wê ya bingehîn exlaqê azad e. Ji çêkirina xwedê zêdetir behsa pîrozbûna cotkarî û heywanan û karektera mirovê azad dike. Di têkçûna Asûran û mezinbûna Med-Persan de roleke diyarker a vî exlaqî heye. Eger xwesteka wan a ji bo jiyana azad nebûya, wê weke gelên din bi hêsayî ê seyr biketana. Wexta ez dibêjim gelên din, ez behsa yên ketine bin bandora civaka şareza dikim. Piştî mirina Kîros, di demên pênc sed û pêncî û neh û pênc sed û bîst û neh berî Zayînê de, bi darbeyeke rahibên Meddan a di sala pênc sed û bîst û heştê berî Zayînê de komeke bi eslê xwe Meddî ya serwerî xistibû destê xwe bi hêsayî hat tasfiyekirin û bi vî awayî dema Darîûsê Navdar pênc sed û heştê û şeş pênc sed û bîst û yek berî Zayînê dest pê kir. Di nava demeke kin de piştî ku Babîl, Misr û bajarên Îon ên li peravên Egeyê şikestin, ji peravên Egeyê heta keviyên pêncavê di dîrokê de Împaratoriya Herî Mezin hat avakirin. Ji bilî Çînê mirov dikare bêje dinya şareza hemû di bin destê wan de bû. Bê guman ji çanda şaristaniyê ya Sumer, Asûr û Urartu gelek tişt girtibûn. Her wiha xwe bi damara çanda azad a Aryan xwedî kiribû. Her wiha ji çanda sikîtên navdar ên ji bakur hatibûn û hînê jî li rojhilat ji proto-tirkan bi tesîr bûbûn û bi wan re di nava têkiliyê de bûn. Bi vî awayî gelek çand di nava xwe de sentez dikirin û mînakeke xwe ser di dîrokê de nîşan dida. Împaratoriya Med Persan nûnerê dawî yê nifşê yekemîn e ku herî zêde mezin bû. Lê bi rastî Med hem di rêza duyemîn de bûn û hem jî di nava arteşê de hêzên bingehîn bûn. Di vê yekê de têkiliyên xizimtiyê bi tesîr bûn. Împaratoriya Med Persan di nava çanda şaristaniya nifşên yekemîn de bi qasî ku karibin sînorê xwe heta dawiyê fireh kirin û gihîştin asta şaristaniyê. Îhtişama wê ya li navendê, hêza navendên eyaletan wek şeklekî pêşî Împaratoriya Romayê xuya dike. Bandoreke mezin e ku dinya Greko-Romen amade kir. Di dîrokê de piştî Urartuyan cara pêşî wan sîstema eyaletan danî. Hem bi sîstema xwe ya siyasî hem jî bi rêyên xwe yên mezin ên çûn û hatinê û posteyê navdar e. Di dîrokê de rêya herî dirêj a tê zanîn rêya Qral e. Ji peravên Egeyê, ji Sardê dest pê dike û li Persepolisê diqede. Yekîneya Muhafizên Taybet û Alaya Nemiran navdar e. Artêşa wê xwe gihandiye hêzeke bi sedhezaran were îfadekirin. Di mîmariyê de pêş ketiye. Di baweriyên dînî û rîtuelan de karî bûye bibe xwediyê cihêwaziyan. Dînê esilzadeyan û dînê gel, Mîtraîzm, ji hev cihê bûne. Bi rêh û resma qebîleyan rê li arîstokrasiyeke pêşketî hatiye vekirin. Qadên şaristaniyê ji yêm beriya xwe hemûyan zêdetir pêş de birine. Cara pêşiye karî bûne bi awayekî hostayane gelek qebîle, eşîr, dîn, mezheb, ziman û çandan li bin banekî bînin cem hev. Li rojhilat şaristaniya dawî ya serdema destpêkê ye ku bi heybet e û wer bala mirov dikişîne û rohnayiya wê li çavên mirov dixe, çavên mirov li ber dikuskusin. Li gorî şaristaniya Yûnana klasîk ku nû pêş dikeve, ji her alî ve xwedîcihekî welê ye ku dana ber hev û qiyasê qebûl nake. Şagirtê Arîsto Skender ya rastî li hemberî çanda rojhilat bi kompleksekê diperpite û ji bo bibe xwediyê vê heybet û hebûnê natebite û ji bo vî welatê cîran di rola dagirkerekî hov de ye. Li hemberî gotan Împaratoriya Roma çi be, ji bo bêkarên Yunan û Makedonî, reîsên qebîle û qiralokên jî Împaratoriya Persan heman tişt e. Ji sedî sed ji aliyê dewlemendî, meznahî û heybetê ve ji Romayê kêm nîne. Eger em ji vî alî ve li dagirkeriya Skender binêrin, em ê dîrokê hînê rast û manedar şîrove bikin. Em çend tiştên din li mijara pirsgirêkên qonax û belavbûna dema yekemîn a civaka şereza zêde bikin, em ê vê mijarê bi dawî bikin. Yek ji van pirsgirêkan jî ew e, ka divê mirov di pêşketina civaka şareza de cihekî çawa bide qebîleya Îbraniyan? Gotina pêşî ya em bibêjin ev e, Xisleteke Îbraniyan heye ku di navbera çand û zimanê Semîtîk û çanda zimanê Aryan de, dîsa di navbera şaristaniya bi koka xwe Sumer û şaristaniya bi koka xwe Misrê de ji salên hezar û heft sedî berî Zayînê ve heta roja me ya îro timî çûn û hatine Di pirtûka wan a pîroz de navê Serûç, Urfa û Harranê bi xwe têne hildan. Weke warên pêşên Brahîm qala van deran tê kirin. Ji wir jî heta bi Misrê bi îhtîmaleke mezin li pey keriyên xwe çûne wer xuyaye hinekî jî bi bazirganiyê re mijûl bûne. Baweriya wan di navbera Yahveh û Allah de diçe û tê. Ji bo di nava civaka şarezade nehelin li ber xwe didin. Têkiliya vê berxwedana wan bi baweriya wan a Xwedê ya xwe ser heye. Xwediyê wê cihêwaziyên e ku xwedayê qebîleyê gelekî pêş xistine. Jiyana wan a bi dijberiya Bebrahîm li dijî Nemrûd, qiralên Babîlê yanî, dest pê kir û bi dijberiya Mûsa a li dijî Firewnan ango qiralên Misirê dewam kir. Ji ber vê yekê li Filistînê têkoşîna wan a bi gelek xwedayên xwezayî û qebîleyan dewam kir. Di pirtûka pîroz de di vî warî de gelek çirokên balkêş hene. Demeke dirêj bi pêşengiya rahibên bi koka xwe digihîjin Harûn birayê Mûsa, eger em bişibînin Sumeran weke qiralokên pêşî yên rahiban e, xwe seriya xwe dewam dikin. Piştî dema rahibên pêşî yên bi Mûsa dest pê kir û bi rahibê bi navê Samuel bi dawî bû, dema qiraliya aliyê xwe yê polîtîko-eskerî xurt dest pê dike. Ev pêvajoya qralan ji salên hezar û bîstî berî zayînê de bi Saûl, Dawûd, Silêman û yên din dewam dike. Li şûna qralên destpêkê yên xurt ên hejar û qels cîh digirin. Qraliyeteke biçûk çê dikin. Di navbera qral û rahiban de timî nakokî hene. Bi sê çar partiyên bi hêzên derve girêdayî timî dijîn. Beşê wan ê hevkar û têkoşer di salên heft sed û bîstî berî zayînê de bi berxwedana xwe ya li dijî asûran têk diçin. Di sala pênc sed û çilî berî zayînê de nefîkirina wan dest pê dike. Piştî ku persan dawî li serweriya Babîlan anî ew jî rizgar dibin. Ev rewşî dişibe rewşa cihûyên li Berlînê ku kengî artêşa Sovyetê ket û Berlînê cihûyên li wir sax mabûn rizgar bûn. Ji xwe gelek çîrokên wan ên bi vî rengî hene. Di xwe li hevrakişandina Pers û Grekan de dîsa du partiyên hevkar çêdibin, Sadûkî û Ferisî. Paşê berxwedana li hemberî Romayê, nefîkirina yekemîn û duyemîn berî zayînê û piştî zayînê salên hefteyî dest pê dikin, pêşî Misir û Anatolya, paşê li gorî rêzê li tevahiya deverên şaristaniyan belav dibin, Pers, Grek û di dorê de Roma heye. Xilaskar û têkoşer Îsa derdikeve. Wî li çar mîxê dixin. Ji bo proleterên Romayê destpêka efsaneyekê ye û dibe destpêka derketina dînê duyemîn ê Birahîmî. Serhatiya bi bela ya qebîleya biçûk a Îbraniyan bi şaristaniya Greko-Roman û Ewropayê re dewam bike. Ji beşekî mezin ê pêşengên xwe re gotinên Nebî û Rebbî bi maneya qasidê Xwedê û Efendî bikar tînin. Bi vî awayî şecereyeke dirêj a pêxemberan didin destpêkirin. Îsa û Muhemed dibin pêxemberên dawî. Lê Musevî van pêxemberan qebûl nakin. Nakokiyên dînî bi pevçûnên siyasî dewam dikin. Dema nivîskaran bêhtir piştî serweriya Romayê dest pê dike. Heta roja me ya îro herî kêm bi qasî nifşên pêxemberan rêwresmeke xurt a nifşê nivîskar rewşenbîran jî dewam dike. Gava berê ya biçûk a bazirganiyê her çû di derketina kapîtalîzmê û serweriya fînans-kapîtal a roja me ya îro de rola sereke lîst û dilîz e. Hejmara wan kêm e, lê bi qasî împaratoriyan bandora wan li ser dîroka şaristaniyê ya dinyayê heye. Mijara qebîleya Îbraniyan divê herî kêm bi qasî şaristaniyan bi nazenînî hûr bê kolan. Mîna ku di mijarên zanist, qanûn û pereyan de împarator bin. Heman rola wan bi qasî di dîrokê de îro jî bi aliyên xwe yên balkêş hemûyan dewam dike. Çîroka min a şexsî jî hinekî diçibe ya vê qebîleyê. Ez jî mîna Birahîm ji serûça Urfayê derketim. Têkoşeriya me mîna Îsa bi alîkariya qiralên sîstemê di çarmîxeke cuda de dewam dike. Qiralên sîstemê ji bo Îsa qiral Yehûda bû. Ji bo min jî hevkariya Mossad Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ye. Pirsgirêkeke din jî êrîşên ji bakur ên Sikîtan e. Van êrîşên ku di salên heysedî berî zayînê de xwe nîşan dan ji qebîleyên bi koka xwe qafqasî hatin. Ev qebîleyên ku ji nava Ewropayê heta hundirê Asyayê, ji deştên başûrê Rûsyayê heta Mezopotamyayê li her deverê bela bûn, ji ber ku ji çandê zêdetir bi hêza xwe radibûn, li dawiya xwe zêde şop nehiştin. Lê belê weke qebîleya Îbraniyan di damezrandin û hilweşandina gelek împaratoriyan de rola wan heye. Mirov fêm dike ku weke eskerên xizmetê dikin û jinên qesran rolîstine. Ev rol heta Împaratoriya Osmanî û heta Komara Tirkiyê jî dewam dike. Lê diyar e bi qasî Îbraniyan nikarîbûne xwe biparêzin. Weke rengekî nijadî, tahm û rengekî di din çandan û dikarin rê li xweşikbûnê vekin. Dibe ku helwesteke wan a egîtane jî hebe. Di civaka şaristaniya nuşeyekemîn de yek ji mijara divê baş were hûr kolan, mijara sikîtan û yên weke wan in. Di pêkhatina sîstemên dîrokî de mirov dikare têgîna navend, hawîrdorê weke ferazîye yekê bi kar bîne. Wexta mijar navenda şaristaniyan be, pirsa li hawîrdorê çi diqewime girîng dibe. Di dîrokê de wexta cara pêşî navendên şaristaniya Sumer, Misr û Çînê çêbûn, ji bo Sumer û Misriyan hêzên hawîrdorê qebîleyên Semîtîk Aramît û Apûrî bûn. Ji bo Çîniyan jî Proto-Tirk Hun bûn. Ji bo Romayiyan jî Got bûn. Ev eşîrên ji qonaxa barbariyê bihurîne, kengî serekên wan hîn bûn sîlehên şaristaniyê bi kar bînin û bi dest bixin, timî şerekî mîna yê gerîlla yê êrîş bike û xwe biparêze meşandine. Çarenûsa wan ew e ku yan di nava şaristaniyên serdest de bihelin yan jî şaristaniyeke bi heman rengî li hawirdorê ava bikin. Mînak Amorîtan hingî êrîş birin ser Akadan ew jî bûn xanedan û dewlet ava kirin. Îbranî jî bi awayê ji Misiriyan hîn bûbûn qraliyeta xwe ya ser bi xwe ava kirin. Yek ji tevgera herî bi hêza hawirdorê ku dîrokê nas kir hûn bûn. Lê hem li Çînê hem li Ewropayê û heta li Îranê nekarîbûn xwe ji helandinê xilas bikin. Serekên wan ên qebîleyan bi giştî li navenda çanda şaristaniyan weke şefên rêveber man û heliyan. Ezbetên qebîlê yên xizan jî demeke dirêr marjînal jiyan yan jî heman pozîsyon bi serekên nû yên dîtin ceribandin. Gotan timî êrîş birin ser Romayê û bi vî awayî hîmên mîrtiyên Elman danîn. Carnan jî taca Romayê dan serê xwe. Di dîrokê de mînakeke manedar heye, Serekên qebîleyên Moxol û Oxûz ên di nava damezrînerên pêşî yên xanedanên Osmaniyan de cî girtin, bi çavên şaristaniya Bîzansê bi tevayî hêzeke hawîrdorê bûn, lê di têkoşîna sedan salan a navend û hawîrdorê de navend bi dest xistin û ew êdî hêzeke hawîrdorê nebûn. Skîtî jî ne maze ji bo navendên şaristaniyê yên Nefşa Yekemîn, bi giştî weke hêza Bakur û bi taybetî û giranî jî weke hêza Qafqasan a hawîrdorê rolîstine. Kengî şaristanî nas kirin û bi sîlehên wan xwe bi sîleh kirin bûn hêzeke dijwar a êrîşê. Tê texmînkirin ku di navbera salên heyî sedî, pênc sedî berî Zaynê de gelekî çalak bûne. Tevî ku weke eskerên bi peran û weke xizmetkarên qesrê gelekî rol lîstine jî, nekarîbûne ji bo xwe navendên şaristanî yên girîng damezrînin û piraniya wan di dawiyê de nekarîbûne xwe ji helandinê xilas bikin. Bi Di çanda Çîn, Hind û Çermesoran de pêş ketin. B Di çanda Çîn, Hind û Çermesoran de pêş ketin. Çandên Çîn, Hind û Çermesorên Amerîkayê sîstemên şaristaniyê yên xweser in. Eger em bi kurtî çav li pêşketinên di van çandên xweser de bigerînin, bawer dikim ku em ê gelekî ji wan hîn bibin. Weke berê jî me behsa Çînê kiribû, bi dayîkbûna dema qeşayî ya dawî re komên mirovan ji Başûr-Rojhilatê Sibîryayê ji salên deh hezar berî zayînê ve ber bi Başûr ve belav bûn. Li vê herêma ku komên mirovan bi cîh bûn jê re Çîn tê gotin. Erdên bi bereket ên likeviyên çeman û deryayê, rengîniya nebatan û celebên zêde yên heywanan hem ji bo çanda neolotîkê û hem jî ji bo şaristaniya bajaran şert û mercên baş pêşkêş dikin. Em di salên çar hezarî berî zayînê de şoreşeke newrotîk a Çînê dibînin. Di vir de pirsa girîng ew e ku gelo ev şoreşa çanda newrotîk çiqas xweser e, çiqas jî di encama belavbûna çanda aryenîk de bi tesîr bûye. Çanda newrotîk a aryen berî ya Çînê bi şeş hezar salan çêbûye, lewra em difikirên ku çanda aryen bandora xwe li Çînê kiribe. Hînê jî gelekî girîng e ku çanda Aryen çiqasî diyar kere. Dîrok nîşan dide ku şoreşên mezin ên çandî bi hêsanî pêk nayên û ji bo vê yekê şert û mercên xwe ser û demdirêj divên. Li gorî texmîna min sosyalîzm û kapîtalîzma Çînê ya îro çiqasî orjînal û navmalî ne, şaristanî û newlotîka Çînê ewqasî xweser in û mohra navmalê li wan heye. Bila şaş nê fêm kirin, ez hîç gûman nakim ku kapîtalîzm herî zêde tê gotin navmalî û millî ye, ji derve hatiye. Ji bo Çînê jî ev xisûs welê ye. Em dikarin şîrove bikin ku neolotîka Çînê paşê li Vîetnam û li nîvgirava Hîndûçûnê, li giravên Îndonezya û Japonyayê û nîvgirava Koryayê belav bû ku em dikarin bibêjin ev bûyer hemû berî çar hezar salan berî zayînê neqewimîne. Ji bo şaristaniya koledar a Çînê salên li derdora hezar û pênc sedî berî Zaynê weke destpêkê têne qebûlkirin. Ez dikarim bibêjim ku di vê demê de Împaratoriya Mezin a pêşiya navendî hat avakirin. Bi gelek muqedesatan barkirî bû û mîna Urûk a Çînê bû. Em di salên hezarî berî Zaynê de mîna Sumer û Misriyan dibînin ku piştî damezinandinê belav û berfireh dibe. Di vê dema duyemîn de gelek dewletên başaran têne avakirin û mîna Sumeran a di dema Ûr de gelek başar di nav rekeberiyekê de ne û ji bo vê yekê şer diqewimin. Di dema sêyemîn de berî zayînê du sed û pêncî piştî zayînê du sed û pêncî xanedaniyên navendî ji nû ve bihêz dibin. Di qonaxa feodalîteyê de giraniya xanedaniyên navendî zêde dibe. Mimkun e ku xwecihî yan jî biyanî bin. Ev xanedaniyên navendî heta serê salên bîstîşî baweyekî hişk hebûna xwe dewam kirin. Di vê demê de em dibînin ku şaristaniya Çînê ji salên pênc sedî piştî Zaynê li Hind û Çîn, giravên Japonyayê û li Asyaya Navîn di nava Moxol û Proto-Tirkan de belav dibe. Ji vedîtina xuda ya mîna rahibên Sumeran wêdetir, di çanda Çînê de şîroveya gerdûnê ya zanyaran balkêş e. Şîrove û têgiştina wan alxweza û gerdûnê hînê zêdetir zanistî ye. Gerdûnê weke hebûneke zindî difikirin. Mirov dikare ji ravekirina wan a enerjiyê hîn bibe. Mirov bi giştî ji manewiyata Çînê re dikare bibêje Taoizm. Mirov dikare navê zanyartiyê jî lê bike. Konfûçyûs ê di salên pênc sedî berî zayînê de jiya, bêtir hewl dide rêzik û exlaqê nîzama bajar û dewleta şareza bike têgîn. Bawer dike ku rêvebirina civaka dewletê ji qanûnên fermî zêdetir divê xwe bispêre pîvanên exlaqî yên têkûz û vê têgihiştinê pêş de dibe. Di dema Zerdeşt û Sokrates de jiya û bi qasî wan li civaka şareza ya di navê de bandor kir. Ev her sê zanyarên mezin zêdetir behsa exlaqê mezin û fazîletê dikin. Ew zanyar û parêzvanên exlaqê mezin in. Çîniyan di şaristaniya madî de gelek gavên girîng avêtin. Di warê pêşketina endustriyel de gelekî berî rojava pêşketibûn. Wan barût, kaxiz û çapxane dîtin. Di bazirganiyê de li seriyê din yê li rojhilat cih digirin û ji vê derê jî rêya dîrokî rêya hevrişim dest pê dike. Di sedsalên destpêkê yên berî zayînê û piştî zayînê de têkiliyên xwe bi şaristaniyên Rojhilata Naverast re zêde ne. Di nîvê sedsala nozdemîn de li kapîtalîzmê vedibe. Di roja me ya îro de weke dêwekî mezin dibe û meraq tê kirin ka wê weke levîyethanekî nû çi bike û çawa tevbigere. Em li Hindistanê pêşketineke neolotîk a demdirêj a xwecihî dibînin. Tê texmînkirin ku berî têkiliyên wan ên pêşî bi Aryenan re weke pîgmeyên reş ên dema klanên destpêkê jiyane. Ketina Aryenan a pêşî ya Hindistanê di salên du hezarî hezar û pênc sedî berî zayînê de ye. Şoreşa neolotîk bi vê ketinê re têkildar e. Ji vê şoreşê re û ji şoreşa şaristaniyê ya di salên hezarî berî Zaynê de yên pêşengtî kirin weke di dema Sumeran de li vir jî dîsa rahip bûn. Ji vê tebeqeyê re her wiha weke ku bi nav û deng bûn tê gotin Rahibên Brahman. Pirtûkên wan ên pîroz ên bingehîn vedayên ku ji salan hezar û pênc sidî berî Zaynê mayne. Veda bawekî weke versiyona hindî ya pirtûka pîroz a Îbraniyan e. Lê belê gelekî dirêj û tevlî heve. Li ser hîmê xwedayetiyê çawa tebeqeya rahiban tê avakirin bi çi rokbêjiyê tê gotin. Xemsariyê nakin her wiha wê dikin destanek. Di bin hîmê rejîma kastê, xwediyên hêza eskerî û siyasî raja di salên hezarî berî zayînê de diyar dibin. Bi birahmanan re dikevin nava şerekî dijwar. Di encamê de weke li cem gelek şaristaniyan hatiye dîtin her du jî dibin xwediyên nû yên dewletê. Di bin hêza duyemîn a kastê. Weke li Çînê li Hindistanê jî devê derya û çeman ji cotkariyê re baş in. Bajar zêdetir di salên hezarî berî zayînê de pir dibin, paşê perestgeh û qesrê mezin xwe nîşan didin. Cotkarî gelekî pêş ketiye û ji lewra cotkar û pîşesaz tebeqeya sêyemîn a kastê pêk tînin. Di tebeqeya herî jêr de pariya hene ku bi çavekî ji heywanan jî xirabtir li wan dinêrin. Desdana wan û bi wan bûn jî guneh tê hesibandin. Hindî teolojiyeke gelekî rengîn çêdikin. Bi qasî xwedayên mezin gelek hebûnên xwedayî yên neyên jimartin jî li hev çêdikin. Ya rastî gelek bandorên hûr ên Sumeran xuya dikin. Rengên wan ên mejiyê mirovan tevlî hev dikin ji kêmasiya qabiliyeta wan a sentezê ye û ji ber ku çavkaniya wan derve ye. Weke ku di tevahiya şaristaniyê girîng de tê dîtin, li Çînê Konfeçyûs li cem Grekan Sokrates, li cem Medan jî Zerdeşt, di salên pênc sedî berî Zayînê de li Hindistanê jî reformkerê mezin ê dîn Bûda derdikeve û dijî. Bûda xwe naspêre xudayan bi reforma xwe ya dispêre exlaq navdar e. Êş û elemên di civakê û xwezayê de dibîne û dixwaze vê bi têgihiştineke metafizîk bide birîne. Budîzm têgihiştin û doktorîneke ji şaristaniyê nerazî û xwedî karektereke hawîrdorparêz e. Li Çîn, Hindûçîn û Japonyayê zemînê belavbûnê dibîne. Têgihiştineke ku divê mirov ji alî metafizîka exlaq ve bi girîngî li ser raweste. Doktorîneke xwedî tevgereke bihêz e, rejîma li xwe guhdarîkirin, kontrolkirin û islahkirinê ye. Wekî din reformkariya xwedê ya bi navê Krîşna heye. Li dijî kulta Zeûs, Zêdetir qonaxa destpêkê ya qiraltiyê sembolîze dike, dişibe kulta Dionysos. Di Budîzmê de bandorên xurt ên çanda neolotîkê hene. Bi jiyana çiyê, geroktî û çîrokên eşqê yên alayên jinên azad bar kiriye. Ya rastî têgihiştineke exlaqî ye ku qîmet û buhayekî mezin dide xwesteka ji bo jiyana azad. Di heman demê de li beramberî xwedaparêziya hindan a li dijî metafîzîkiya zêde ya bi meyla materyalîstbarkirî Cihêbûna mezin û zêde ya jiyanan û aloziya civakî nîşan de. Şaristaniya Hindê piştî dagirkeriya Pers û Skender navendî dibe. Racayên li kesî guhdarî nakin û zêde bûne, di salên sê sedî berî zayînê de Împarator Maşoka wan cara pêşî bi awayekî esasî navendî dike. Di şibe têkiliya Împaratoriya Navendî ya Pers Med bi reformkariya dîn a Zerdeşt, maşoka yê reforma dîn a Buda qebûl kiriye jî di vê hewdana xwe de bi ser dikeve. Lê paşê bi qasî çînê nikare serketina xwe dewam bike. Jiyana aloz û beradayî ya rajayên Hindistanê hebûna xwe dewam kir. Di salên hezarî piştî zahînê de ji aliyê dewletên misilvan re hat dagirkirin. Di serê salên hezar û pênc sedî piştî zahînê de ji aliyê împaratoriyên misilman ên bi koka Moxol careke din li Rêveberiya Navendî vedigere. Pêşketineke şaristaniyê ya berçav çêdibe. Belavbûn dewam dike. Ji salên hezar û pênc sedî û pê ve ketina nava wê ya xwedespêre kapîtalîzmê di nîvê sedsala nozdemîn de bi mitîngerîya kapîtalîzma îngilîzan ket qonaxeke nû. Piştî Şerê Cîhanê yê Duyemîn bû dewleteke serbixwe. Her çend ji du seriyên xwe yê Bakur Rojhilat û Bakur Rojava du deverên bi navê Pakistan û Bangladeşê ji dest bide jî ji qûntarên Hîmalayan bi çem û peravên tevahiya nîvgiravê zev dike Îro jî tevî aloziyên xwe gişand, naçar e dewlemendiya xwe ya çandî bi şaristaniya kapîtalîzmê biteamîne û dewam bike. Di rewşeke tijî pêkhatinên binakok û kaotîk de dînên rengareng, ji huner û exlaqê bigirin heta pêkhatinên polîtîk û zimanên cihê, wexta bi demokrasiyê jî hevdu nas bikin, heye ku ji cinawirekî pir serî veguhere levîathanekî xurt û bi qasî çînê jî mereqa wê tê kirin Ka ev cinawirê bandoreke çawa û dinyayê bike. Japonya, Endonezya, Viyetnam, Korya û welatên din ên mîna wan bi koka xwe ji çanda serekeya Çînê tên, pêşketinên wan jî bi heman karekter û awayî ye. Rewşeke welê de ne ku pêşketina şaristaniya sereke dişopînin û wê belav bikin. Ji bo mijara me ev yek ne hewceyî bi lêkolîneke cihê ye. Belavbûna şaristaniyê li parzemîna Emerîkayê xwedî du qonax e. Tê texmîn kirin ku di qonaxa yekemîn de komên Çermisor di salên heft hezarî berî zayînê de di tengava Biringenê re pêşî li bakur paşê jî li başûrê Emerîkayê belav bûne. Tevî ku di vî warî de şîrovên cihê yên dîrokî hene jî ya herî aqilane belavbûna piştî dema qeşayî ye. Ew jî di wê demê de çêbûye. Tê texmînkirin ku di salên sê hezarî berî zayînê de gav avêtineke şoreşa newolotîkê û di salên pênc sedî piştî zayînê de jî gav avêtine şaristaniyê. Li rojhilat ango başûrê Emerîkayê, ji Meksîkayê heta Şîliyê şaristaniyên pêşî yên bi navê Aztek, Maya û Înkayan pêk hatin. Ev şaristaniyên ku dişibin şaristaniya Urûk a di demên pêşî yên Sumeran de hînê nikarîbûn bajarên mezin ava bikin û hejmarê wan zêde bikin tefiyan. Tê texmînkirin ku di vê yekê de zêdetir şert û mercên cografîk û rewşa av, ba, hewayê bi tesîr bûye. Kengî Ewropî gihîştin parzemîna Emerîkayê jî hebûna xwe hînê bi awayekî tefiyayî be jî dewam dikirin. Bermahiyên perestgeh û avahiyên bajarên wan ên xurt barê dikişînin. Eger li parzemînê bi tevahî belav bûbûna, belkî derfet û îmkanê xwe gihandina qonaxeke hînê jorê bi dest bixista. Belkî gelek navend ava bikira û bigihîşta sîstemeke navendî. Di van hewldanên avakirina şaristaniyan de mirov beriya her tiştî giraniya rahiban dibîne. Ji lewra mirov dikare ji van şaristaniyan re bibêje şaristaniyên rahiban. Çawa ku di gelek şaristaniyan de mirovan ji Xwedê re dikin qurban, di vê şaristaniyê de jî qurbankirina ciwanan xeternak e. Tevî ku hin îşaretên wan ên di jibin nivîsê hene jî, nivîs pêş neketiye. Di warê salnameyê de têgihiştina wan xurt e. Hin cureyên nebat û heywanan diyarî şaristaniya giştî kirine. Bakurê Amerîkayê di vê demê de negihiştiye şaristaniyê û nas nekiriye. Li parzemîna Amerîkayê şaristaniya mezin bi awayekî esasî di sedsala şazan piştî zayînê de bi tevgerên keşfê, dagirkerî û mitingeriyê dest pê kir. Di sedsala nozdan de weke şaristaniya kapîtalîzmê ya nû kapîtalîzm bi dewletên netewe, qaş û dabeşî welatên serbixwe bû, li bakurê Amerîkayê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hat damezrandin, tevlî sîstema şaristaniya dinyayê bû û pê re bû yek. Ji ber ku dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê berê ti şaristanî nas nekiribûn, pir bi lez kapîtalîzm xist hinavê xwe û pê re bû yek. Piştî Şerê Cîhanê ya Duyemîn, dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê weke hêza hegemon a sîstemê gav avêt û hebûna xwe dewam kir. Li dijî şaristaniya kapîtalîst a Başûrê Amerîkayê, Ewropa û dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê gerra li modeleke nû ya welatên weke Kuba, Venezuela û Bolîvyayê di roja me ya îro de jî bi heyecan dewam dike. Levîethanê dêw ê roja me ya îro, Ewropa, di dema yekemîn de ya para wê dikeve ew e ku çanda Neolotîkê bi sazî bike. Dema belavbûna Împaratoriya Romayê di salên sedî piştî zayînê de ji bilî çend eskergehên Romayan navê şaristaniya Ewropayê jî tune bû. Skît, Hûn, Got, Kelt, Nordîk û hînê gelek qebîleyên din ên bi koçberî tên û şer dikin hene. Tevî pêşketina gund û cotkariyê ji kanên madenê pir kêm be jî maden tê derxistin û bazirganiya wê tê kirin. Em çanda Yonan û Romayê ji vê pêvajoyê cihê digirin. Em ê tenê du seriyên rojava yên xwedigihînên şaristaniya Rojhilata Naverast bi sernavekî nû analîz bikin. Ji wexta mirov dest bi meşê kir, di destê wî de amûr li qût û zad geriya, ji sembolan gihîşt zimanê bi deng, li herêmên çanda bi kok a Efrîkayê, dilsoziya bi çanda bi kok a demdirêj re hînê dewam dike. Wexta şaristaniya Misrê ji Sûdanê wêdetir nedihat naskirin, Di serdema destpêkê de şaristaniya xiristyaniyê tenê li guhereke Hebişistanê xwe girtibû, Erebên semîtîk ên bi şaristaniya îslamê gavên mezin avêtin bakurê parzemînê dagir kirin û kirin îslamî, di sedsala nozdan de ji her alî ve ji aliyê şaristaniya kapîtalîst a Ewrûpayê ve dor lê hat girtin. Efrîkaya ku şaristaniyan ji ber binya xwe ya hundirîn bi zehmetî qebûl dike, di roja me ya îro de bi sedema kaosa heyî, hebûna çandên cihê û qonaxên cihê yên şaristaniyan bi temamî bûye mîna şorbê yan jî çeqilmast. Vefikar bi meraq û bi hêvî çawa hinekî çav li ser Rojhilata Naverast û mîneka Başûrê Amerîkayê be, bi heman awayî jî çav li ser Efrîkayê ye Ka gelo bi şaristanî yan jî modernîteyekê bi jiyaneke azad re çawa dikare bibe yek? Ci. Şaristaniya bi koka xwe Greko-Romen û pirsgirêkên wê yên belavbûnê. Em wexta belavbûna şaristaniya bi koka xwe Misir û Sumerê bi hev re lê bikolin divê kes loma neke. Her du jî şaristaniyên kok têne pejirandin. Di dîroka mirovatiyê de cara pêşî bawayekî bandorê li hev bikin derketine û pêşketine. Di dema belavbûnê de jî ji nêz ve bandorê li hev dikin. Sedema yekîtiya wan ew e ku her du jî weke kok ji Rojhilata Naverast in. Ji ber xisletên karekterîstîk ên herêmê hînê ji dema derketinê dizik hev de mezin dibin. Me dît her du jî di vedîtinên pêşî de xwedî rol in. Kes nikare înkar bike ku belavbûnên piştî her du şaristaniyan bi şêwe û naverokên wan pêk nehatine. Bi tevahî yek bi yek wek hev nebin jî di warê kokê de yek in. Bêyî Sumer û Misrê em nikarin ti şaristaniyeke din têra xwe analîz bikin, em bikin jî wê kêm bimîne. Weke ku di şaristaniya kapîtalîzmê de modela şaristaniya koledar a pêşî ya esas li cem Sumeran e û di rêza duyemîn de çawa di mînaka Misrê de tê dîtin bi guhertinên gelekî hindik dubare û belav dibe. Ka çi hikmet e civaknas û dîroknas bêyî vê têkiliya nazik deynin şîroveyên xwe her dubare dikin. Em jî ji bo van têgihiştên klîşe hilweşînin bi israr vê nuqteyê destnîşan dikin. Di belavbûna vê modela pêşî de zehmetiyên em bi wan re rû bi rû dibin me anîn ziman. Ya yekemîn ew e ku asta bandora Sumer û Misirê li hev kiriye. Ev mijarek e ku divê were rohnîkirin. Ya duyemîn şaristaniya Med Persan e ku şaristaniyeke cara pêşî li derveyî Mezopotamyayê ava bûye û gelo divê em vê weke şaristaniyeke cihê ya bikok bihesibînin an na. Lê zanîn ku gelek kategoriyên xwe yên bingehîn ji Sumeran û dawamên wê Babîl, Asûr û Urartuyan girtine. Lê bi dîrokê sabit e ku reformê mezin kirine. Şoreşa exlaqî ya Zerdeştî ku nêzî exlaqê azadiyê ye, sîstema navend eyaletan û nîzama wan a artêşê ji wan reforman ên sereke ne. Lewma em naçar man weke xelekeke cuda û girîng di navbera şaristaniya Greko-Romen û şaristaniya Misr û Sumerê de şîrove bikin. Bi têgihiştineke rast a dîrokî, ev cudatî û girîngî di çareserkirina meseleyên qonaxên şaristaniyan de roleke kilît dilîzin. Naxwe em nikarin şaristaniya Greko-Romen rast analîz bikin yan jî em ê bi xisletên mucîzevî îfade bikin û bi şîroveyên ne zanistî em ê mijarê tevlî hevtir bikin. Ya sêyemîn, pirsên di derbarê koka şaristaniya Çîn û Hindistanê de ne. Me destnîşan kir ku divê xweseriya van şaristaniyan bi pareke îhtiyatî li ber çavere girtin. Nêzîkbûneke bi vî rengî wê firsendê bide me ji bo em karibin cudatî û wekheviyên di navbera şaristaniyan de rast şîrove bikin. Şaristaniyên Başûrê Amerîkayê weke ku têne gotin xweser bin, dîsa şaristaniyên Harappa û Mohenjo-Adorê jî xweser bin, şîroveya herî rast ew e ku mirov bibêje, hînê qonaxa bajarên pêşî yanî şêweyê Urûkê ne buhrandine û vemirîne. Divê em bînin ziman ku li Efrîka, Ewropa û heta Awistralyayê di gelek belavbûnên piştre de şaristanî pêş ketiye, Emerîka jî di navê de weke esas li ser hîmê kapîtalîzmê bûye xwede şaristanî, şaristaniya îslamî jî berê û di vê qonaxê de jî di şaristaniya van herêman de rol lîstiye. Bi vê kurtepêşekê em niha dikarin şaristaniya Greko-Roman rast bi nav bikin û belavbûna wê baştir şîrove bikin. Bê guman şaristaniya Greco-Roman ji mîneka me Persê gelekî li pêş xwedî xweseriyekê ye. Lê mirov belabûna berfireh a şaristaniyên piştî Sumer û Misrê yên Asûr, Mîtanî, Hîtît, Urartu û Med Persan li ber çavan negire û xisletên wan ên karakterîstîk nehesibîne û îdia bike ku vê xweseriyê hema di nava şertên nîvgiraavê de zîl dayî û derketiye, ev yekê ji korfehmiyeke dîrokî û berevajîkirinê bêtir tiştek nebe. Vedîtinên di destê me de hemû, kategoriyên zîhniyetê, pêşketinên dînî, exlaqî, felsefî, hunerî, polîtîk, aborî û zanistî tev, di pêvajoyên derketin, pêşketin, şer û nakokeyên şaristaniyên navbihurî de pêk hatine. Ji pêvajoya bisazîbûna civaka newrotîk ji wan re mîrateke mezin maye. Me hewl da em çîroka vê bibêjin. Nemaze jî desteserkirin, dizî, piştperdekirin û hewdanên vedîtina rewakirinê ya beşê rêvebiran me piştguh nekir û em ji nedîtî ve nehatin. Rohnîbûn û zanista Ewropayê demeke dirêj mîna ku haya ve ji vê rastiyê nebe xwe nîşan da. Kokên xwe gihandin Rûnesansa xwe dispêre çanda Yûnan û Romayê. Lê bi israr anî ziman ku piraniya vedîtinan ê wê ne. Ji lewra jî ji binavkirina şaş a şaristaniya Greko-Romen jî berpirsyar e. Dîroka Herodot bi tenê ji were xwendin zehmet nîne ku mirov bi giranî çavkaniya çanda Yunan keşif bike. Bi tevahî belgeyên dîrokî yên di dest de hene nîşan didin ku ji salên pênc hezarî berî zayînê ve çand û zimanê Hind-Ewropî, Ango-Aryen, ketiye nîvgirava Grek û şoreşa Newrotîkê pêk hatiye. Ji bo xwendineke rast a dîrokê girîng e mirov çavkaniya vê qonaxê ji nedîtî ve neyê. Em dikarin şîrove bikin ku ji salên hezar û heşt sedî berî zayînê pêlên koçberiyê yên nû vedîtinên şaristaniyê bi xwe re belav kirine. Cara pêşî di salên hezar û çar sedî berî zayînê de bajarên mîna yên Urûkê ava dikin. Ev qonax û pêvajo ji sê aliyan ve destekê û modelê digire. Bi giranî ketiye bin bandora Hîtîtiyan. Hîtîtî van herêman bi navê Ahyeva bi belge dikin. Di ser Troyayê re ji salên sê hezarî berî zayînê bi herêmê re çûn û hatineke bazirganiyê dest pê dike. Troya ji bo nîvgira avê di wê demê de berî zayînê sê hezar, hezar û du sed xwedîrola bajarekî gelekî girîng dilîze. Ji lewra yek ji hedefên wan ên sereke ye. Hîtîtî hem ji aliyê îdeolojîk ango xuda, wêje û zanistê ve, hem jî ji aliyê materyal ve ango bi tevahî alavên bazirganiyê yên weke dîzik, berhemên tewnê û tiştên madenî têra xwe pêşkêşî bazarê dikin. Di barkirin û destguhertina şaristaniyê de bi roleke girîng radibin. Fenîkeyî ne xasim hunerê deryayê û alfabeya fenîkî hîn dikin. Li gorî modela Rojhilata Naverast, bajarên bazirganiyê ava dikin. Ji sedî sed pêşengiyê dikin. Misrî hem yekser hem jî di çarçoveya koloniyan de bi rêya şaristaniya girîtan bandorê dikin. Her cure vedîtinên şaristaniya Rojhilata Naverast bi van çar rêyan ji salên du hezarî heta şesedî berî zayînê timî şaristaniya Groko-Roman xwedî dikin. Herî dawî Solon, Pîsagor û Thales di sedsalên heft û şeş berî Zayînê de li nava nîzam, dibistan û qesrên Misr, Babîl û Med-Persan digerin, pergala pîvan û dersên wan hîn dibin û vedigerin nîvgiravê. Piştî ku Troya di salên hezar û du sedî berî Zayînê de ket, peravên Rojavayê Egeyê ji aliyê qebîleyên Îon, Aîol, Odor ên ji nîvgiravê hatin, hat dagirkirin. Em hatina van qebîleyan dikarin bi salên hezarî yên berî zayînê bidin destpêkirin. Misrî xwediyê van êrîşan weke qewimên deryayê bi nav dikin û ev êrîşên pêşî bi ketina Troyovayê têkildar in û heta rojhilatê Derya Reş û Misrê diçin. Ev komên giravên Egeyê tijî dikin ji bo şaristaniyên Troya û Hîtîtan weke barbaran e. Qada wan a şaristaniyê welatê Hîtîtan û qiraliyeta biçûk a Troyayê ye. Barbar kengî demeke dirêj di nava çanda xweciyî ya şareza de bimînin, dikarin şareza bin. Ji xwe wisa jî dibe û piştî demeke dirêj çi li nîv giravê û çi jî li girava Egeyê û peravên wê ji salên heft sedî berî zayînê dest bi başarvaniyê dikin. Homeros behsa qehremaniyên şer ên ji vê dema dirêj a bicîhbûnê dike, ne maze bûyerên li dora Troyayê diqewimin dike destan. Odîsesiya jî çîrokên bicîhbûna giravê ne, Rast e, bajarvaniya li per avên Egeyê heta astekê xwedî xisletên orjînal e. Mîrateya pirçand a hemta û dewlemend erdên ji aliyê nebat û heywanan têr û tijî hêz û îmkan da wan ku vê senteza bê himkûv di nasnameya avakirina bajaran de nîşan bidin. Di warê veguherandina faktorên hem îdeolojîk û hem jî madî yên Rojhilata Naverast de hinekî jî bi cewherên nû û bi veguherineke girîng a şekil afirîneriya xwe ya mezin di warê sentezkirinê de nîşan din. Mirov dikare bibêje, keşif û vedîtinên di dema newolotîkê yên salên şeş hezar çar hezarî berî Zaynê de û bi qasî keşif û vedîtinên di dema Sumer, Misir, Hîtît, Urart û Med-Persan de alîkarî û kêrhatina xwe ya dîrokî jî Li vê rastiyê zêde dikin. Pêngava çandiya mezin a duyemîn an jî ya sêyemîn bi cih tînin. Li vir yek ji pirsên girîng jî ew e ka di dîrokê de yek ji pêngava girîng a rohnîbûnê navenda wê li ku ye. Avakirina bajarê pêşî salên hezar û çar sedî berî zayînê mayînde nebû. Pêvajoya paşê jî di tariyê de maye. Wexta mirov tenê hin koloniyên bazirganiyê yên Fenîkiyan li ber çav bigire, mirovê bibîne ku nîvgirava Grek heta salên hefsedî berî zayînê ti şaristanî nehewandine. Şerên qebîleyan hene, yên mîna Akayan nav û dengê wan hene, nexasim timî di ser Egeyê re êrîşan dibin ser herêmên şaristaniyê yên Anatolyayê. Ji sedî sed diyar e ku hînê di qonaxa barbariyê de ne. Yê li ser wan jî ji qiralekî wêdetir di rewşa serekqebîleyekî de ye. Her çend em di salên şeş sedî berî zayînê de mezimbûna Athenayê dibînin jî di wê astê de nîne ku bibe navendeke şaristaniyê. Bi tevayî îhtîmal îşaret bi bajarên qebîleyên li peravên Egeyê dikin ku wan roleke navendî lîstiye. Di serî de Homeros heft zanyar, Thales, Heriklotius, Parmenius, Demokritos û Fîtîgoros kesên navdar hemû ji peravên Rojavayê Egeyê derdikevin. Li pey hev weke zincîreke bajar li vir têne avakirin. Xusûseke din a girîng ew e ku di serî de Apollon piraniya çîrokên derketine xwedayên navdar an koka xwe ji wê herêmê ne yan jî koka xwe ji herêmên nêzin. Li vê herêmê şaristaniya madî li gorî nîvgiravê gelekî pêşketî ye. Navendên kehanetê û perestgehên herî navdar dîsa li Rojavayê Egeyê ne. Gelek belgeyên ku hînê mirov dikare pêşkêş bike nîşan didin ku piştî Hîtîtî, Frîgiyayî û Lîdiyayîyan an jî di heman demê de bajarên Îyon navendên şaristaniya nû ya Egeyê ne. Yên li nîvgiriavê dewama wan in. Nuqteya nazik ew e ku di salên pênc sed û çil û pênc berî Zayînê de Împaratoriya Med-Pers ev der dagir kirin û pê re navenda şaristaniyê bû Atîna. Ji lewra salên pênc sed, çar sedî berî zayînê mirov dikare weke serdema Atena ya bi heybet şîrove bike. Weke tê zanîn berhemên madî û îdeolojîkên şaristaniyê yên li peravên Egeyê bar dikin Atenayê. Piraniya rewşenbîran diçin wir û hinek ji wan jî xwedavêjin başûrê Îtalyayê û hin giravan. Herêm di bin serweriya Persan de hêdî hêdî girîngiya xwe ya berê wenda dike. Şaristaniya Persan jî bê guman di wê demê de şaristaniyeke bi heybet e. Tenê ji herêma girekê nagire. Gelekî li wir jî zêde dike. Lê piştî ku Egeyê serxwebûna xwe ji dest da, herêmê şansê xwe yê avakirina şaristaniyeke mezin belkî cara pêşî û cara dayî wenda kir. Eger wisa nebûya, bi hêsayî dikarim bibêjim ku wê ji wir heta Anatolyayê şaristaniyek ji şaristaniyên Sumer, Misir, Hind, Çîn, Hîtît û Persan mezintir bata avakirin. belkî jî nîvgirêavên Grek û Îtalyayê weke eyaletên pê ve girêdayî bimane. Hem ji aliyê naverokê hem jî ji aliyê berfirehbûnê şansê avakirina împaratoriyeke qat bi qat ji Bîzansê mezintir wenda dikin. Hebûna Persan a li Egeyê hem dawî li wan anî hem jî nehişt Egeyî pêşengiya sîstemeke mezin a şaristaniyê bikin ku ev yek mafê wan bû. Mirov çiqas li ber bikeve û dilê xwe bişewitînin li cihe. Makedonîyan ev şans di şexsê Skender de ceribandin. Di encamê de ya derket holê pir parçe bûn, navendeke tune bû, gelek navend hebûn û çandeke senteza Rojhilat Rojava bû. Her çiqas ji vê re dinya çandê ya Helen jî were gotin, ji sentezeke bi serhevkirî û qetqetokî wêdetir tiştekî din nîne. Ji afirîneriyeke orjînal a rastî gelekî dûr e. Paşê Împaratoriya Romayê vedît hat û ji bilî bibe eyaleteke navend Bergama ti şans neda Egeyê. Ya Persan li rojhilat kir, Romayiyan li rojava dubare kir. Şaristaniya navenda wê Athena hem ji aliyê mezinbûna bajaran ve û hem jî ji aliyê zêdebûna hejmara bajaran ve mirov weke şaristaniyeke bi rastî şirove bike weke têgîn rast e. Di qada şaristaniyê de ji aliyê îdeolojîk û madî ve mohra xwe li ser demekê xistiye. Wexta mirov Athenayê dinirxîne, divê weke parzûnkekî şaristaniyên heta niha me navê wan jimartine tê de hatibin dawerivandin bibîne û di encamê de tiştekî nû derketiye holê qebûl bike. Bi qasî dîroka şaristaniyê bi tevahî destketiyên dîroka çanda neolotîkê, bi qasî vedîtinê wê yên madî û îdeolojîk, bandorên xwe cihî, bi dema nû re dike yek û şoreşeke mezin a şaristaniyê pêk tîne. Xisleta wê ya mezin a yekemîn ew e ku ji aliyê îdeolojîk ve felsefeyê weke şêweyê bawerî û fikrê ji dînên pûtperest zêdetir qebûl dike. Felsefe dibe sedem ku di warê mane û manedanê de pêngavên gelekî mezin werin avêtin. Tovê, tevahiya ekolên felsefî di vê demê de hatine reşandin, tevahiya şêweyên fikrê yên xwedî naveroka îdealîzm, materyalîzm, metafizîk û diyalektîkê mimkun dibe ku peyda bibin û werin guftûgo kirin. Beriya Sokrates, felsefeya xwezayê li pêş bû, lê bi Sokrates re felsefeya civakê giraniya xwe çêbû. Bi mezinbûna pirsgirêka civakî re ango zordestî û mitîngerî di pêşketina van bûyeran de rol digirin. Xisûsek heye divê ez careke din diyar bikim, em wexta pirsgirêka civakî dibêjin, ango em dixwazin bibêjin rêze zincîra bajar, bazirganî, dewlet, rêveberî hatiye avakirin. Her wiha bajar weke şaristaniya madî dihele ku fikra felsefî ferz bike. Bajar bi xwe qutbûna ji civaka organîk îfade dike. Ji lewra zîhniyeteke jixwezayê qutbûyî di nava bajar de bi hêsanî dikare şikil bigire. Malzaroka her cure fikra mucerred, metafizîka çor û fikra materyalîst li ser hîmê bevextiya bi hawîrdorê re şaristaniya bajêr e. Hingê mirov dikare bibêje, felsefe ji aliyekî ve di warê fikrê de gavavêtineke, li aliyê din şêweyekî fikrê yê xerîbketina bi xwezayê re ye. Sofîstên zanîna felsefê belav dikin bi awayekî mîna rewşenbîrên sedsala hîjdan ên Ewrûpayê ne. Bi peran dersê didin zarokên malbatên halê wan xweş. Çawa ku rahiban vedîtinên dînî dikirin û mirovên perestgehan çêdikirin, fîlozof jî dibistanên xwe bi xwe çêdikin. Mîna ku dêrên xwe bi xwe ava dikin. Fena dînên pirxwedayî gelek dibistanên felsefî çêdibin. Ango mirov dikare her dibistanê weke dînekî yan jî selexaneyekê şîrove bike. Ji ber ku di dawiya dawî de dîn jî şêweyekî fikirên e. Mirov dikare wan weke felsefaya şêweyê baweriyê girtiye û bi sazî bûye qebûl bike. Divê mirov cudahiya di nava wan de bi temamî dijberê hevdu fêm neke. Xwarina îdeolojîk a gelên tên rêvebirin dîn e, ciwan û rewşenbîrên tebeqeya jor jî xwarina wan felsefe ye. Eflatûn û Arîsto bi awayekî dixwazin wezîfeya rahebana avakirina bajêr, parastin û rozgarkirina wî bi rêya felsefeyê serketî bi cî bînin. Jixwe mijûliya bingehîn a fîlozofan ew e ka civak û dewleta sî tê hînê baştir çawa tê rêve birin û beriya her tiştî çawa dikare li serî hîmekî baş bê danînin. Xisleta duyemîn û girîng a şaristaniyê Athenayê ew e ku cara pêşî ji aliyê teorîk û pratîk ve bi girîngî li ser demokrasiyê sekiniye. Bi awayekî giştî dîroka şaristaniyê de ev qonaxeke girîng e. Lê ev tenê demokrasiyeke ji bo arîstokrasiyê ye. Welatîbûna Sîteyê pir bi sînor qebûl dike. Wexta mirov vê li ber çav bigire, belkî ji sedî dehê civakê jî nagire nava xwe. Lê dîsa jî nûbûneke gelekî girîng e. Di çêbûna hunerê polîtîka û felsefeyê de roleke mezin dilîze. Demokrasiyê weke têgîn mijûliya gel bi polîtîkayê ango bi karên rêveberiyê re îfade dike. Di tevahiya pirsgirêkên civakî yên girîng de hizirîn, guftûgokirin û biryardan hîmê siyaseta demokratîk e. Ji lewra ev yek di şaristaniya Athena de tê maneya civaka vekirî û şefaf ku ev yek ji xisletên siyaseta demokratîk e û kêrhatin û alîkariyeke gelekî girîng e. Panteona xudayan xwe bi mîmariyeke nû diyar dike. Bi şiklê xwe yê çargoşe û bi stûnên dor lê hatiye girtin û ji derve jî bi bircên berfireh ên xwe lê badane, şihane ne. Perestgehên Apollon, Artemis û Athenayê li tevahiya bajarên sereke mîna hevrikê hev bin xuya dikin. Ji ber ku xuda hatine çêkirin û hûnandin, di civaka Atînayê de hînê baş têne fêmkirin. Baweriya dînî ya rêwresmî her diçe qîmeta wê ber bi nemanê ve diçe. Belkî jî damezînerên xwedayên bajaran ên Sumeran di şaristaniya Athena û Romayê de mîna ku demê xwe yên dawî bijîn. Ji ber ku Atîna hatiye avakirin, ji aveker û parêzvan xwedawend Athenayê jî navê xwe girtiye. Xwedawenda Urûkê Inanayê tîne bîra mirov. Ev mînak bi xwe jî wekeviya şaristaniyan û çawa bi rêwresmeke balkêş li pey hev tên nîşan dide. Beşên din ên bajêr weke agora ango bazar, dêr ango meclîs, şano, stoal, jîmnasyûm û her wekî din gelek sazî û dezgeh çêbûne. Bajar bûne xwedî gelê xisletên cihê, bajar êdî bêyî bircan jî dibin, gelê qesrê xwe û avayên xwe yên pêşketî hene. Hinekî dişibin Hîtîtîyan lê ji wan bihurandine. Şênîyê wan hînê zêdetir in. Wêjeya devkî pêş ketiye. Belkî jî em di dîrokê de bi çanda edebî ya herî mezin a bi belgeyên nivîskî hatiye tomarkirin rû bi rû ne. Şanoyê dema herî şoreşgerane di vê demê de dît. Destan û trajedî têra xwe têne lîstin. Berhemên dîrokî têne nivîsandin. Destana Homeros weke pirtûka dersê tê xwendin. Bûyerên balkêş dikin şano. Mîna ku mizgîniya hatina sînemayê bidin. Deryavanî û bazirganî pêş ketiye. Piştî Fenîkiyan şaristaniya herî zêde di warê keştiyan de hostaye. Her çiqasî bazirganî pîşeyekî zêde balê nekişînebe jî, di civaka Athena de dendikên pêşî yên kapîtalîzmê bi hindikî bejî têne danîn û hebûna wan xuya dike. Eger hinekî din gavê bavêjin, hema mirov dibêje qey wê gavê bavêjin sîstema kapîtalîzmê. Mîmarî pêş ketiye. Ji xwe avahiyên bajêr têra xwe vê yekê spat dikin. Heykeltiraşî gihiştiye astekê mirov dikare jê re bibêje îdeal e. Dîmenên mîtolojiyê yên li ser dîwar û keviran hatine niqirandin gelekî balkêş in. Em hema yekser divê bibêjin bi tevahî ji mîtolojiyên şaristanî yên berê sentezeke wana xurt a wêjeya mîtolojîk heye. Mîtolojî hunerek e ku bûyerên civak nikarin wan ji hev derxînin û wan îdealîze dikin, bi çîrokî îfade dike û ev şêwe di serdema destpêkê de gelekî belav heye. Muzîk, çi di warê hejmara enstrûman û amûran de, çi jî di warê cureyên wan ên weke îlahî, qesîde, eşq û destanan de pêş ketiye. Lîr, estrûmanek e ku balê dikişîne. Şêweyê vegotinê yê helbeswarî, bi qasî demên qehremaniyê, ango qonaxa hema berî bajarvaniyê, qonaxa di ser hovîtiyê re nebe jî, hebûna xwe dewam dike. Piştî Athîna yê Sparta tê. Taybetmendîya Spartayê ew e ku rêwresma qralîyetê bi hişkî meşandiye. Di nava wan de timî şer û nakokiyan dewam kiriye. Modela Athîna û Spartayê li tevahîya nîvgiravê şopiştiye. Belavbûna bajaran bi lez bûye. Li gir avê û peravên deryayê yên li hember bi heman modelan bajar tijî bûne. Li peravên derya Reş û Marmarayê jî bajar hatine avakirin. Şêniyên zêde û bazirganiya pêşketî rê li ber serdemeke koloniyan û vedike. Li Misirê jî dikare bajarek an jî kolaneke bi ser girekê ve hebe. Paşê ev dibin bajar. Başûrê Îtalyayê jî bi giranî bûye kolonî. Mîna ku rola Fenîkiyan dewr girtine. Tevî van pêşketinan hemûyan û avakirina yekîneyên bajaran ên li nîvgir avê nikarîbûye xwe bigihîne hêzeke împaratoriyê ya weke Persan û Romayê. Li gorî ruhê demê ya nikare bibe împaratorî dikeve bin serwerîya împaratorîyeke din. Şaristanîya Giravê ya bi pêşengîya Athenayê di salên sê sed û çilî berî zayînê de bi gefxwarinên Makedonyaya li bakurê wê weke qralîyeteke mezin dibe rû bi rûye. Şaristanîya Girek a nikarîbû hêza xwe ya mezin a îdeolojîk û maddî bike navendî û xwe bigîne sîstemeke polîtîk a ji sîteyan wêdetir Piştî çend şerên berxwedanê ji sala sê sed û sî berî zaynî û pêve serxwebûna xwe bi awayekî wenda kir ku careke din nebîne. Lê mîna Babîlê wê weke navendeke nû ya çandê hebûna xwe demeke dirêj dewam bike. Demokrasiya Athenayê derba herî dawiyê ji qiralyeteke nû mezin dibe ji Yekîtiya Makedonyayê xwar. Ji xwe berî jî di şerê dirêj ê sî salî de ji qiralyeta Spartayê derb xwaribû. Makedonî ji çanda Yunan in û zimanekî cuda bi kar tînin. Filîp û kurê wî Skender ên hewl didin serek eşîrên qebîleyên cihê li cem hev bigirin di sala sê sed û pêncî û niha berî zayînê de kirin ku li tevayiya nîvgir'avê serweriya wan were naskirin. Skenderê ku jiyaneke wî ya balkêş heye demeke dirêj li ber destê Arîsto xwendekarî kir Arîstos jî li bajarekî herêma nêzî Makedonyayê ji dayik bûbû. Diyar e ji xwendekariyê wê detir têkiliyeke nêz di navbera wan de heye. Piştî mirina Skender, reva wî ya yekser ji Atînayê vê yekê nîşan dide. Arîsto, Skender li bajarê peravên Egeyê perwerde kiribû. Di demên dawî yê serweriya Persan de bi tevahî nirxên çanda Yayûnan û xwedayên mîtolojîk mejiyê wî tijî kiribû. Ti siyasetvanê Yunan nebû ku nizanîbû dewlemendiya împaratoriya Persan rê li ber çavbirçîtiya mirov vedike. Demekê berî demekê têkbirina Persan weke xwestekeke xurt bi cîh bûbû. Ev, hisek welê bû dişibiya xwesteka Îslamê ya ji bo têkbirina Bîzansê. Li cem tevahiya eskerên beşdarî êrîşê bûbûna ev bîr û bawerî hebû. Artêşa Skender artêşeke rêwresmî ya ji koleyan nebû. Divê mirov baş fêm bike ku Skender bi çandeke serketina xwe ispat kirî û yekînên eşîran ên di bin rêveberiya serek eşîrên nû hewl didan ji barbariyê derkevin û çav berdane dewlemendiyên rojhilat de bi rêxistina artêşeke nû ya ji yekîniyên filanc tevdigeriya. Li Anatolyayê bi şerê Granikos, li Çukurovayê û rojhilatê Derya Reş bi şerê Îsos, li bakurê Iraqê bi şerê Arbela û bi şerekî bêyî bêhim bide herî dawî heta keviyên Îndûs ên Hindistanê fetih kirin. Dîsa bi meşa xwe ya bi bela ya başûrê Îranê li navenda dinyayê Babîlê ji ber sedemeke bi tevayî nayê zanîn hînê di sî û sê saliya xwe de mir û wexta çavên xwe li jiyanê miçandin, li pey xwe ji împaratoriya Persan berfirehtir cografyayek hişt. Ev cografyayek bû ku bi tevahî li çanda Yûnan hatibû vekirin. Ev cografya berê jî bûbû xwedî şaristanî. Lê hêmanên wê yên madî û îdeolojîk xwe dispartin nifşê pêşî yê koledariyê. Ji xwe çanda Yûnan ji zû ve ji çanda vê şaristaniyê bihurî bû. Hînê gelek ciwan bû û ji bo paşerojê xwedînîşaneyên baş bû. Ji lewra qabîliyeta wê ya karibe bitaemîne hebû. Çawa ku rahibên Sumeran çanda neolotîk diamandin, çîna pêşî, bajar û çanda dewletê ava kirin, bi heman hûr û kûrahiyê, nebe jî çanda Yunan jî ji bo deverên şaristaniyên berê tiamandineke ciwankirinê bû. Di vê demê de ku jê re Helenîzm jî tê gotin û tê texmîn kirin ku li derdora salên sê sed û sî berî Zayînê û du sed û pêncî piştî Zayînê de dewam kiriye gelê qiraliyet hatine avakirin. Li Misirê Qraliyeta Potoleme, li Anatolyayê ya Bergamos, li Sûrî û Mezopotamyayê ya Selevkosan qraliyetên nû yên bal li ser wan bûn. Piştî têkçûna xanedaniya Axemenî, xanedaniyeke nû bi navê Partan hew da Împaratoriya Îranê restore bike. Di heman demê de Partên di salên navbera du sed û pêncî berî Zaynê û du sed û bîst piştî Zaynê de hukmê xwe meşandin tiştekî nû temsîl nedikirin. Li derdora pênc sed salên Helînîstîk, Nexasim di avakirina bajarên nû de gavên mezin avêtin, di serî de xwedayên Yunan û Îranê pantawinên çandên têkel temsîl dikirin çêbûn, çand û zimanê Yunan li tevahiya vê cografya, ziman û çanda serdest û fermî bû û di encama vê de sentezeke gelekî girîng çêbû. Jiyana Skender bi xwe sentezeke rojhilat-rojava bû. Bêguman senteza çandên wê demê serdest bûn lê dîsa jî gelekî girîng bû. Dîrok tu carî nebûye şahidê sentezeke çandan a ev çend mezin. Roja me ya îro jî di navê de ew welê ye. Belgeya herî berçav û hînê zindî ya vê rastiyê xirbeyê qebristana Qiralê Komagene Antikus a li Çiyayê Nemrûtê ye. Ev qiraliyeta bihêz a wê demê navenda wê Semsûr e. Paytexta wê demê bajarê Samosatê bû ku di binê ava Firatê de ma. Xebra li Çiyayê Nemrûdê yek ji harîqayên dinyayê ye û ji ber ku vê rastiyê tîne ziman, sembola senteza rojhilat rojava ye. Di vir a ji bo mijara me girîng ew nîne ku şaristaniya koledar belav bûye û di vê demê de deverên vala yan jî çanda newolotîk û barbar xistiye nava şaristaniyê. Li vir şaristaniyeke koledar a nû gihîştiye qonaxeke hînê jor, ango şaristaniya Yewnan Helen ji Hindistanê heta Romayê, ji peravên bakurê Derya Reş heta Derya Sor û heta Kendava Îranê tevahiya dever kirine bin serdestiya çanda nû û hewl dide di nava xwe de şareza bike. Li bajarê Romayê nûnerê ciwan û jêhatî yê çanda nû li ser heman xetê wê bi xurtî bimeşe û li gorî dema xwe wê împaratoriya koledar a li herî mezin ava bike. Danasîna çanda Romayê herî kêm bi qasî ya Atînayê girîng e. Sedema pêşî ya girîngiya wê ew e ku tepela şaristaniya koledar e. Ji bo wê çiyayê Everestê ye. Ji wir û pê ve şaristaniya koledar ser be jêr diçe. Ya duyemîn di warê berfirehî û kûrayiya çanda împaratoriyê de nûnerê herî mezin e. Di dîrokê de ti împaratorî bi qasî Romayê nebiriqiye û muhteşem nebûye. Ya sêyemîn nûnerê herî bihêz û dawî yê qral xwedayên bi maske ye. Bi qasî împaratorên Romayê ti kesî xwe hem mirov û hem jî xwedê nehesibandiye. Hêza xwe ji îradeya xwe ya ferman û çalakiyê girtine. Bi hêza xwe ya madî û manewî hewce nedîtine hesab bidin ti kesî, lê dîsa ti îrade û hêzeke din weke wan nehatiye dîtin ku li dinyayê hesab ji her kes û ji her tiştî bipirsin û bigirin bin destê xwe. Çaremîn, ew dewlet e ku welatîbûn û hiqûq bi komên mirovan ên berfireh dane naskirin. Pêncemîn, ew împaratoriye ku cara pêşî rê li ber welatbûna dinyayê, kozmopolîtîzm û pê ve girêday rê li dînê dunyewî, ango katolîk ekomenîk vekiriye. Şeşemîn, şevaqa şaristaniya Ewropaya Mezine serê pirê ye. Heftemîn, demeke dirêj weke komar hebûna xwe dewam kiriye. Bajarê Romayê bê guman ev pêşketinên mezin bi mucîzeyan nekiriye. Beriya wê çar şandên mezin hene û wê jî weke nûnerê wan ê dawiyê hêzeke potansiyel û aksiyonel bi dest xistiye. Çanda yekemîn, çanda herî kevin çanda şoreşa neolotîk e. Vê çandê di salên çar hezarî berî zayînê de weke li tevahiya Ewropayê nîvgirava Îtalyayê jî kir bin bandora xwe û nûnerê dawî yê vê çandê qebîleyên Îtalîk yên Latîno bûn. Mirov dikare texmîn bike û bibêje, di salên hezarî berî zayînê de destpêkirine nasname dane Îtalya îro û nasnameya wê ya etnîk diyar kirine. Bawer dikim tespîteke bi vî rengî wê nêzî rastiyê be. Mirov dikare diyar bike ku bi vê nasnameyê tevahiya saziyên newrotîke û zîhniyeta wê nas kiriye. Divê bi koka xwe Ewropî bin. Koma duyemîn a nasnamehilgir Etrûsk e. Bi îhtimaleke mezin di salên hezarî berî zayînê de ji Mezopotamyayê çand û zimanê Aryen li ser Anatolyayê re anîne. Koma em behsa wê dikin xwediyê şaristaniya nîv neolotîk û nîv koledar e. Ev kom bi îhtimaleke mezin di salên heysedî berî zayînê de li bakurê Îtalyayê bi cîh û belav bûye. Ji wan gelan e ku cara pêşî tovê şaristaniyê li Îtalyayê û bajarê Romayê reşandiye. Ya sêyemîn çanda girek a navend Athena ku di serdema xwe ya muhteşem de bû û hînê çêdibû, şexekî xwe weke kolonî cara pêşî berda başûrê Îtalyayê. Pîtagoras û koma xwe di salên pênc sedî berî zayînê de li başûrê Îtalyayê bi cih bû. Çaremîn kolonîya Kartaca û kolonîyên din ên Fenîkîyan damezrandin, di salên heysedî berî zayînê de çanda Misrê û Derya Sipî ya bi koka xwe semîtîk birine nîvgirava Îtalyayê. Mirov dikare bibêje ev her çar çand ji bilî çînê weke hungivê tevayîya çandan dawerivî be û herikî be nîvgiraavê û ev jî bingehê çîroka Romayê ye. Mîna ava cewherî ya di malzarokê de be. Ya nê zî rastiyê mirov bibêje ew e ku sentezeke gelekî di ser senteza çandî ya Atîna û Rojavayê Egeyê de bi hatina cem hev a hêza potansiyel û aksiyonel a her çar çandan dibe. Mîtolojiya xwişk û bira Romulus û Romus ên ji Delegurê bûyî û Roma ava kirî, çîrogbêjiyeke gele ji bo avakirina gelek deveran tê gotin. Ji bo kovîtiya çavkaniyê û dawerivandina wê di parzûnkekê de, îfadeyeke balkêş e. Piştî şikestina Troyayê, şaristaniya Romayê ji aliyê yek ji hevalên Parîsên şer, Ayn Aysve, tê avakirin. Çîroka vê bûyerê baweyekî mîtolojîk karekterê wê yê Anatolyayê nîşan dide û ji vî alî ve têra xwe kêrhatiye û mirov dikare jê hîn bibe. Nêzîkbûna me bi awayekî destanwarî îfade dike. Çîroka avakirinê ya Qiralên Rahib li derdora salên heft sedî berî Zaynê li gorî tevahiya damezrandina bajarên şaristaniyê yên sereke li cih e. Li hawîrdora wê gelek çîrokên şerên qebîleyan hene ku ev jî di damezrandina bajaran de têkiliya dewletbûn çînê zelal dike û tê fêmkirin. Şer û xwelhevrakşandina Etrûsk û Latînoyan dîsa di gelek damezrandinên mînak de tê dîtin ku ev yek jî ji nakokiya navbera çanda neolotîk û çandên şaristaniyê yên xerîb têne hesibandin pêk tê. Di mezinbûn û bilindbûnê de şansê Romayê hebû ku li nîvgir avê bû, di xeleka şaristaniyan de li serê dawî yê rojava cîh digirt û li bakur hêzeke şaristaniyê ya çavkaniya xwe parzemîna Ewropayê be tune bû. Tehlûke ji du aliyan ve dikarîbû bihata, ji şaristaniya navend Atîna ya li nîvgirava Grek û ji koloniya herî bihêz a bakurê Afrîkayê ya Fenîkiyan ku ew jî Kartaca ya gihîştibû şaristaniya bajêr a serbixwe. Ji ber ku şaristaniya Yonan nikarîbû ji serdema pêşdebirina koloniyan bibihre, ji ber ku ji rojhilat timî zexta persan his dikir, ji ber hevrekiya zêde ya di navbera bajaran de dikir û nedikir rê nedida bi împaratorî yan jî qraliyeteke navendî, ji ber ku di demeke kin de ket bin serweriya Qraliyeta Makedon, diyar dibû ku wê ji bo Romayê nebe çavkaniya tehlûkeyekê. Dibe ku Kartaca hevrekekî hînê cidî bû. Ji ber ku nêzî hevdu bûn, li heman deveran belav dibûn û li gorî karekterê şaristaniyê wan timî li pey hukimraniyê dibezîn û vê yekê jî nêz an jî dûr wê wan bianiya beramberî hevdu. Şerê ji sed salekî zêdetir di dawiya dawî de benda herî mezin a li pêşiya serketina Romayê ji holê radikir. Skender berî bi demeke kurt bimire hedefa xwe weke Roma destnîşan kiribû û ev jî dikarîbû bibe tehlûke û gevxwarineke ji dil. Lê ji xwe nîvgir ava Yunan serweriya wî bi navê xwedakral qebûl dikir. Lê mirina zû ya Skender şensekî din ê mezin ê Romayê ye. Împaratoriya Skender a li şûna Împaratoriya Romayê bihata damezrandin bi hêsayî dikarîbû bibûya hêza herî mezin a dinyayê. Li cem Skender qabîliyeteke gelekî mezin hebû. Piştre, ango piştî şerê dawî yê Kartacayê di salên sed û pêncî berî zayînê de Bi tevahî şaristaniyên berê û dinya çanda neolotîk li ber çavbirçîtiya Romayê li fethê vekirîbû. Ji bilî împaratoriya Îranê ya ji xanedanên Part û paşê Sasanî. Gavavêtina Romayê ya komarê di sala pênc sed û heştan berî zayînê de mîna dewama bisazîbûna demokrasiya Atînayê xuya dike. Di vê de bi qasî hebûna bingehekî xurt ê çandî para arîstokrasiyeke bihêz jî girîng e. Her wiha di buhrandina ezmûna berê ya qralyetê de dibe ku mîna Spartaya li beramberî Atînayê roleke pêşxistinê bi cîh neanîbe. Qralyet bi giştî muhafazekar in û firsendê nadin ku arîstokrasî li dora wan cîh bibîne. Weke cumhûriyet bajarê Romayê gelê xwe zêde serwext kiriye û di warê berjewendiyên wan de jî bi îrade kiriye. Avahiya ji du meclîsan a ji bo arîstokratan û welatiyên ji rêzê, konsultî, pêşketina dadgeriyê weke saziyeke cihê û bi sazîbûna hêzên parastina bajêr nîşan didin ku Cumhuriyeta Romayê li gorî demokrasiya amator a Atîneyê têra xwe profesyonel e û bicîhbûyî ye. Rêveberiya Cumhuriyetê yek ji çavkaniya bingehîn a pêşketina hunerê polîtîkayê ye. Ev rewş di heman demê de tayê di navbera polîtîka û hiqûqê de nîşan dide, ango hiqûq bi sazî bûye, ji lewra ev mînakeke orjînal a dîrokê ye ku nîşan dide hiqûq polîtîkayek e ku mirovan li ser li hev kiriye. Bi cumhûriyetê Roma di nava xwe de dibe xwedîpêşketineke bi heybet a çandî û li derve jî dibe xwediyê fethên mezin. Mirov dikare bibêje şaristaniya Romayê bi cumhuriyetê gihiştiye sînorên xwe yên xwezayî. Çîroka gavavêtina ji cumhuriyetê ber bi împaratoriyê ve ya rastî mikur hatina li şer û tehlûkeyên derve û hundir ên mezin e. Pevçûna Julius Caesar û hevrekên wî nakokiya di navbera pleb û arîstokrasiyê, navenda Roma û hawîrdora wê de nîşan dide. Brutus ji bo îxaneta xwe veşêre weke bahane îdia dike ku şerefa mezin a Romayê ji bo derve tê fedakirin. Bi vê îdiayê xwestiya xwe mafdar nîşan bide. Ji Merkopile pişta Sezar digirin û nûnerên neqane yên arîstokrasiyê di nava bêbextiyê de cih digirin û li eyaletan piştgiriya zêde ya ji bo Julio Sezar wer xuyaye vî hukmî piştrast dikin. Li derve serhildan dewam dikin û Îranî jî heta Firatê hatine. Seferên Sezar ên Galya, Brîtanya û Germanyayê, serhildanên li Anatolyayê, kesê sêemîn, Krasjûs, di şerê bi Îranê re serî wî hat jêkirin, li rojhilatê Derya Spî serhildana Cuhuyan, şerên bi dawî nabin ên li nîvgirava Yunan û Balkanan, Êrîşên hûn, sikît û gotan ên dest pê kirine û hema dibêjin em tên, li herî başûr seferên xenîmetê yên qebîleyên ereban, li Misirê bermahiyên qiraliyetê yên hebûna xwe hînê bi xurtî dewam dikin, meznahiya tehlûke û gefxwarinê nîşan didin. Diyar bû ku guftûgoyên bêdawî yên Senatoya Cumhuriyetê, xwelhevrakişandina hizbên hevrek ji bo namzetên konsulan û rewşa gel a polîtîk a hînî xenîmetên derve bûyî Di têkoşîna li dijî tehlûkeyên derve û rewşên bilez ên hewceyî biryardanê rejîma Cumhuriyetê tengav dikin. Ji Cumhuriyetê gavavêtina împaratoriyê li serê dema mîladê rast ê. Sembolê vê yekê Agustos di bingehê polîtîkayên wî de şert û mercên me jimartin hene. Ya ku şert ferz kirin ew bû ku li hundir aramî û li derve jî polîtîkayên ewlehiyê bûn. Serdema aştiya Romayê ya muhteşem heta salên du sed û pêncî piştî Zaynê bi saya van polîtîkayan bû. Tê zanîn ku li ser hîmê van nîzam û sererastkirinan dimeşiya. Senato bi temamî ji hêzê hatiye kirin û ketiye rola meclîseke şêwirmendan li şûna hilbijartinê serê saziyan bi wezîfedarkirinê tê destnîşankirin û rêvebirin gel rojên xwe bi kêf û şahiyan dibihurîne li derve jî eskergehên ewlekariyê yên bi hêz têne avakirin Bi bircan kelehên qehîm têne lêkirin û gav davêjin şerên parastinê. Her çend ji aliyên me ji Martin hemûyan êrîş hatibin kirin jî bi temamî seferên êrîşê bi armanca parastinê ne. Ji vir û pê de em xwediyê lîsteyeke împaratorên navdar in. Lîsteyên kesên nîv mirov û nîv xuda ne. Ya balkê jî ew e ku împaratorên Romayê bi xwe jî roj bi roj pê dihesin ku pantawona xwedayên klasîk bê mane ye. Pêşiya xwe baş didîtin ku wê bi maskeya van xwedeyan nikaribin hebûna xwe bi awayekî rewa dewam bikin. Împaratoriya bi pir seriyan dihat meşandin û aloziya mezin a piştî salên du sed û pêncî piştî zayînê îşaretên dabeşbûnê dan. Qiralîçeya navdar a Palmîrayê, Zenûbayê jî li Misir, Sûrî, Anatolya û Iraqê ji bo xwe li pey avakirina împaratoriyekê bû. Navên deverên min ji Martin wê demê tine ne lê ji bo were fêmkirim bikartînim. Çîroka wê ya xembar mîna klasîkeke Romayê ye. Li rojhilat damezrînerê xanedaniya Sasanî ya nû Ardeşîrê Yekemîn û hemtayê Augustos Împarator Şahpûrê Yekemîn li pey hev artêşên Romayê şikandin. Tê zanîn ku Sasanî heta bi rojhilatê Derya Spî û Torosan çûbûn. Di vê navberê de bajarê eskergehê yê navdar Zeugma yê li nêzî Firat û Bîrecûkê di salê du sed û pêncî û şeşan piştî zayînê de bi awayekî ku careke din bi ser xwe ve neyê ket bin erdê. Di navbera împaratoriyên Îranê, Sasanî û Partan û Împaratoriya Romayê de ne xasim Mezopotamyaya cor bi tamamî bûbû devereke şer û destguhertina deveran. Ev erdên pîroz ên lê şaristaniyên pêşî yên bajaran derketin û şoreşa neolotîk lê pêk hat, bûbû qutbekî berevacî mantiqê diyalektîka xwe, ew erdên jê şaristanî derketibûn, bûbûn erdên şer û pevçûnê. Ev erdên ku piştî Urartuyan bi ti awayî nikarîbûn nîzamekî xwe yê navendî çêkin, heta roja me ya îro ji aliyê hêzên şaristaniyê yên din ve hatin dagirkirin, îlhaqkirin û weke rejîmên mitingeyê hatin rêvebirin ku ev yek ji bûyerên herî trajîk ên dîrokê ne. Mîna jin dayikê ye ku çawa şoreşa çandeya herî mezin afirand û paşê bû hebûneke ku herî zêde hat binpêkirin. Artêşên Romayê dîsa jî bi êrîşên dijber heta peravên Dîcleyê diçûn. Împaratorê navdar Calyûnûs ku mîna teqlîda Skender bike tev digeriya sala sê sed û şêst û pêncan piştî Zayînê li peravên Dîcleyê di şerê herî dawî yê mezin de bi awayekî trajîk mir û bi vê îdî serdema Împaratoriya Mezin a Romayê jî bi dawî dibû. Şerên li Rojhilat û parzemîna Ewropayê nîşan didan ku êdî nabe Împaratorî ji Romayê were rêvebirin. Wexta Împaratorê navdar Dîklatyonûs di sala sê sed û şeşan piştî zayînê de mir, li serê Împaratoriyê di heman demê de şeş Împarator hebûn. Yê karî bû xwe ji nav wan derxîne û derkeve pêş Konstantînê Yekemîn di sala sê sed û dozdan piştî zayînê de dînê Împaratoriyê, Di sala sê sed û bîst û pênc an de jî paytexta wê guherand. Piştî împaratorê dawî Julianus ê ji silaleya Konstantîn bi awayekî fermî di sala sê sed û nod û pênc an de parçebûnê dest pê kir. Împaratorên Romaya Rojava êdî bibûn pêlîstokên şefên êrîşkar ên Gotan. Serekê Hûnan Attîlla jî bixwesta dikarîbû di sala çar sed û pêncî û yekê de Roma bigirta. Di sala çar sed û heftê û şeş an de bi destya Kralê Gotan, Odoakr, Împaratoriya Romaya ya yekemîn dawî lê hat. Çanda wê demeke dirêj di binê axê de li benda derketina xwe ma, lê nemir. Romaya Duyemîn, ango çîroka Bîzansê hînê tepisokî û teqlîdker, demeke dirêj hebûna xwe dewam kir. Hem Rojhilat û hem jî Rojava teqlîd dikir, nikarîbû sentezekê çêke, ango împaratoriyeke berdar nebû. Ji bo deverên berê yên împaratoriyê di destê xwe de bigire, hewldanên mezin ên Justînyen piştî Zayînê pênc sed û bîst û heft pênc sed û şêst û pênc her çend bi tesîr bûn jî dîsa eyalet hêdî hêdî ji dest çûn. Bîzans xwe weke Romaya Duyemîn bi nav dike. Kostantînopolîs ji bo bibe Romaya Duyemîn xwe zêde mezin dikir, ango ev îdeya wê li cih nîne. Li ser deverên berê yên Romayê xwe dubare kiriye û ji vê wêdetir tiştekî din nekiriye. Rengê wê yê xiristiyantiyê jî dabaşeke din e. Divê mirov cihê li ser raweste. Piştre Osmanî û heta Slavên Rûsyê ê navend Mosko gelekî hez dikin ku xwe weke serdema Roma ya sêyemîn bi nav bikin. Weke çanda îdeolojîk xiristiyantî û pê re îslam îdeaya wan a diwarê Roma ya sêyemîn de welê îdeayeke tewş nîne. Dem û çandên cihê tevlî hev têne kirin û bi vî awayî rê li ber aloziyeke mezin a maneyê vedibe. Ez ê di beşê piştî vê de têgînên bi pirsgirêk ên weke şaristaniya Musevî, Xrîstiyanî û Îslamî bigirim dest û hewl bidim şîrove bikim. Li ser bîranîna Romayê ji Ngilistanê heta Derya Reş gelek împaratoriyên nû zêde bûn. Bi Romayê re pûtperestî jî hilweşiya lê ji bo şoreşeke nû ya dînî valatiyeke mezin çêkir. Mîtolojî û pûtperestiya Ewropayê li hemberî ya Romayê bejn bi hustî bû. Ji xwe pûtperestiya dînî fermî yê Romayê bû û pê re hilweşiya. Diyar bû wê weke îdeolojî Ewropayê têr neke. Her çiqas hewcedariya serdemê bi şoreşên madî, polîtîk û ekonomîk hebû, ewqasî jî bi şoreşên dînî û manewî hebû. Ez berî ku behsa mane û derketina şoreşên xrîstiyantî û piştre îslamê bikim, ez ê hewl bidim bîlançoya madî û çandî ya Romayê bi xetên stûr rave bikim. Li deverên şaristaniyê yên herî mezin ên dinyayê ku têne zanîn, bazirganî, pîşesazî, maden û cotkarî di bin banê împaratoriyê de hînê mezintir bûye. Gotina rê hemû diçin Romayê berê çavkaniyên aboriyê diyar dike. Dinyayê Roma xwedî dikir. Bi vê kurtêlxwiriya mezin di serî de Roma bajarên biheybet hatin avakirin. Bajarên dema Helenîstîk hatin parastin û hatin mezinkirin pêşdebirin. Piştî Romayê Antakya, Skenderiye, Bergama, Palmîra, Samosat, Edessa, Amîd, Erzenî, Rûm, Neo, Kayser û Qeyseriya, Tarsus, Trapesus, û hînê gelek bajarên din ên Helenîstîk weke stêrkên rojhilat bûn. Li Ewrûpayê di serî de Parîs, em dibînin hîmên pêşî yên bajarên nû yên dinyayê têne danîn, ango ûrûkên nû derdikevin hiltên. Mîmariya wan heman mîmariya bajarên Yûnan bû, lê hînê mezin û hînê bi heybet bû. Dîsa kêmberên avê yên muhteşem, çerx û ciho gelekî pêşketibûn. Tevn û nîzama reyam bi awayekî nehatibe dîtin hatibû danîn. Ewlekarî temam bû. Bi rastî Pax Romano hebû. Amûrên mîmariyê û yên madenkariyê pêş ketibûn. Di warê kanên keviran û neqirandina wan de mirov dikaribe misra berê re bide ber hevdû û qiyas bike. Rûkêşkirina zirxê madenî û sîleh çêkirin, bi awayekî xwezayî pîşeyên herî pêşketî bûn. Bazirganî bi temamî bi sazî bûbû. Li gorî çanda Yunan bûbû xwedî paye û li rewacê bû. Bazirganên navdar hebûn, di bazirganiyê de demeke welê ye ku gavên girîng têne avêtin. Di dîrokê de hiqûq belkî cara pêşî ev qasî pêş ketiye û bi sazî bûye. Navlêkirinên hiqûqê ew çend hostayane bûn ji bo îro jî hînê nimûne ne. Encama xwezayî ya hiqûqê saziya welatîbûneke bi hêz e. Welatîbûna Romayê cihêwaziyeke mezin bû. Li tevahiya dinyayê bazirgan û arîstokratan dixwest mîna Romayiyan bijîn û ev weke cihêwazbûnekê didîtin. Mîna jiyana modernîteya kapîtalîst a di roja me ya îro de şêwazê jiyana Romayê jî weke şewbekê belav dibû. Belkî jî bandora modekariya Îtalyayê li tevahiya dinyayê ji vê rêwresmê tê. Spor gelekî bawayekî hov dihat kirin. Şerên gladyatoran, şerê bi şêran re û êsîrên zindî yên li arenayan davêtin ber şêrên birçî gelekî hov bûn. Gel hînî van şahiyên hovane dikirin û bi vî awayî ew ji exlaq dikirin. Panteon û perestgehên li ser navê xudayan hatine avakirin jî di demên dawî de girîngiya wan gelekî kêm dibe. Teolojiya Romayê bi tenê navên teolojiya Yunan guhertibû û qebûl kiribû. Vergilius, destana Troya ya Homeros ji xwe re kir mînak û destana damezrandina Romayê Aeneis nivîsand. Wêjeya Yewnan jî di navê de bi tevayî hêmanên çandê bi tenê kirin latînî û bi vî awayî hatin qebûlkirin. Nivîsandina şano, dîrok û felsefeyê jî di navê de dîsa jî gelek berhemên girîng derketin holê. Xîtabkirin hunerekî xurt bû. Romayî di heman demê de uslûbeke axaftinê bû. Tevî ku di kincan û li xwekirinê de bandoreke hûr û kûr a rojhilat hebû jî gelekî xweser bûbû. Latînî hêdî hêdî li şûna girekî weke zimanekî standard di dîplomasî û qada navnetewî de tê bikaranîn û dibe zimanê fermî. Di wendabûna klasîkên Yunan de bandora wergerên bi latînî gelekî heye. Polîtîka di vê demê de bûye mîna hunerekî. Em wexta ku çanda Roma û Atînayê bidin ber hev û qiyas bikin, em ê bi hêsayî bibînin ku aliyê îdeolojîk ya çanda Atînayê girantir e, li hemberî vê jî aliyê madî ango polîtîk yê çanda Romayê girantir e, lê girîng e ku mirov bibîne her du çand yek pare ne. Mîna ku berhemên hîmdanîna çandî ya Atînayê berê pêşî Skender û qraliyetên piştî wî û paşê jî Romayîyan berhev kirine, Bêyî ku mirov çanda Atînayê bifikire, nikare Romayê di hişê xwe de çêke û bihûne. Ji xwe xuya ye hîç nikare vê yekê weke împaratorîyeke dinyayê bihizire. Lê ya hînê girîngtir ew e ku ev her du çand di pêşketina çanda rojhilat de qonaxa dawî ne. Weke tê zanîn Atîna û Romayê çand û împaratorîyeke orjîn neafirandine. Her duyan jî çavkaniyên çanda rojhilat li gorî şert û mercên xwecihî û xwemalî di asteke jor de sentez û bi encam kirine. Ewropayê jî bi çavkanî yên van çandan bi senteza Roma û Atînayê ve bi hev ve kirin û di şoreşa xwe ya mezin a çandê de bi ser ket. Li derveyî dergûşa mezin a Rojhilat, Mezopotamya û Misirê mirov nikare li çandeke Ewropayê bifikire. Di aliyê madî de jî bûyerên dîrokî yek pare ne. Çêbûn û zêdebûna bajaran bi ûrûkê dest pê kir û weke xelekên zincîrekê bi hev ve girêdayîne. Me dît ku hema hema her şaristaniyek hûrûkeke xwe heye. Ev xisûseke xweber nîne. Diyalektîka bajaran e. Di derketin û belavbûna neolotîkê de jî heman bûyera diyalektîkî derketibû pêşverî me. Em di vê nirxandin û tomarkirina xwe ya li ser belavbûna şaristaniyan de dibînin ku em nikarin maneyê bidin bûyerên civakî yên ji zemînên dîrokî û mekanî qutin. Fetihkirina dinya me ji aliyê sîstemên şaristaniyan ve bi giranî bi şaristaniya Romayê temam bûye. Ji xwe ji nû ve li fetihkirina deverên berê vegeriyane û xwe bi awayekî bêber dubare dikin. Di navbera şaristaniyan de fetihkirin a rastî xwedî karekterê destserserkirin û talanê ye. Ji ber ku karekterê şaristaniyan wek hev in, ji ber ku şaristanî hemû jî li pê kurtêlên ketine ser hev in û dixwazin wan bi talanê bikin milkê xwe. Ez wexta dibêjim kurtêlên ketine ser hev, mebesta min ji vê têgînê hatina ji milk e. Çi milkê taybet dibe, çi jî yê dewletê be. Piştî nanozikiya mirovên li nava zewiyan têne xebitandin bi tevahî nirx û buhayên têne berhevkirin kurtêl têne hesibandin. Ji lewra belavbûna di encama şeran û destguhertina deveran de pêk tê, nirxên nû bi xwe re peyda nakin. Tenê nirxan têk dibin û hildiweşînin. Em wexta vedigerin li pey xwe dinêrin, pêvajoya bi asûran dest pê kiriye, em dibînin ku bi desteserkirina nirxên şaristaniyên berî xwe, xwe ji yên beriya xwe cihewaz kiriye. Împaratorên asûran ên bi hovîtî şaristaniyên Hîtît, Hûrî, Fenîke û Misirê zevt kirin, bi lêkirina birc û kelehan ji serê mirovan pesnê xwe dan û ya esas bi vê yekê, li rastî yekê eşkere mukir hatin ku ew jî ev bû, Şerên şaristaniyan hovîtî ne. Hegel heman mantiq bi gotina selexaneyên dîrokê bi nav kiribû. Ji ber ku wexta mesele destguhertina milk û kurtêlxwiriyê be, mimkun nîne ev yek bi awayekî din pêk bê. Li aliyekî civakeke jiyana wê bi temamî girêdayî çanda şaristaniyê, li aliyê din jî civakeke şareza ya din ku dixwaze wê desteser bike heye. Eger yek a din ji tevahî nirxên wê yên madî û manewî qut bike, digihîşe armanca xwe. Ango ji yekê ji wan re ji bilî tunebûnê tu rêya din namîne. Ji xwe teslîm bibe jî wê beşê civakê yê herî hoste û kêrhatî ji tunebûnê xilas nebe. Erê, teslîm bi min jî weke rêzikekê zarok û jinê bêne desteserkirin û mêrên gihiştî jî wê bêne kuştin. Ji xwe ya trajîk ev e. Rewşenbîrên Yunan ev xisûs baş ji hev derxistine û çîrokên herî trajîk ên serdemê yên klasîk nivîsandine. Destanên Sumeran jî heman çîrokên trajîk in. Lorîka mirinê ji bo Nîpûrê û destana lanetkirina Agadayê mîna ku ji Baxdaya îro xeberê bide. Împaratoriya Persan jî xwedî heman nav û dengî ye. Ne maze, rênedana ji bo pêşketina peravên Egeyê bi awayekî serbixwe yek ji trajediyên dîrokî ye. Piştre Skender heman mentiqê şaristaniyê mîna gundorekî di ser moriyan re derbas bibe bi kar aniye. Xwedatî, qraliyet, her tim ji bo mirovan mîna moriyan bipelixîne navnîşaneke. Hin bûyerên bi vî rengî dibe ku di egoya hin mirovan de bi cîh bin. Ya Romayê di vî warî de kir, belkî ev mentiq bi tenê gihand xisleteke herî bi huner û hosatiyê. Her tim di ber singê xwe de rûniştin. Vî mantiqî bi awayekî bêber her xwe du gêsînî kir. Hovîtiyên destguhertinê xwediyên berê yên tevî xizmetkarên xwe hatin tinekirin an jî mîna êsîrên kêrhatî hatin bikaranîn, ma ev çalakî guvaştina wijdanê mirovatiyê nîne çi ye? Wexta ku dînên yekxwedayî bêne lêkolîn wê were dîtin ku Bi zîhniyet û pratîkeke nû li ber rejîmên şaristaniyê yên bi pûtperestî û pirxwedayetiyê wek hev dihatin dîtin rabûne ku ev yek di dîrokê de yek ji pêşketinên herî manedar e. Her çiqas belavbûna hin şaristaniyan li ser hîmê van dînan dewam kir jî, diyar e em bi bûyerên nû yên dîrokî re rû bi rû ne. Em ê di bin sernavekî cuda de van gavavêtinên nû şîrove bikin. Çar, Qonaxên civaka şareza û pirsgirêkên berxwedanê. Di dawiya sedsala çaremîn de bi hilweşîna Romayê re bi tenê bajarek û şaristaniyeke bi navê wî tê hildan hilna weşe. Bi tevahî şaristaniyên serdemên destpêkê û klasîk bi dawî dibin. Pişt re serdema tê û weke serdema tarî tê bîranîn û navê serdema navîn lê tê kirin ku navlêkirineke bi vî rengî ji rê û resmê ye. Ji ber şêweyê zanista dîrokê serdem bi vî awayî têne binavkirin. Naxwe qîmeteke xwe ya hêja ya maneyê tine ye û heta mirov dikare bibêje aliyê wê xirakirina maneyê zêdetir e. Em navekî din jî lê dikin û jê re dibêjin serdema feodal. Ne maze ev yek jî ji şêweyê têgihiştina dîrokê ya marksîst û rêbaza wê ya pêkanîna civakê tê. Bi navkirina civakiya feodalîteyê hinekî bê hemdê xwe ye, hinekî bi zorê ye. Maneyeke kûr tê de nîne. Weke me gotî, belkî jî ji tewlîhevkirina maneyê re zêdetir xizmetê dike. Eger mirov hilweşîna Romayê weke ji hevdeketina bi tevayî sîstemên serdema destpêkê û serdema koledara klasîk bibîne û şîrove bike, wê maneyeke hînê kûr bide. Ji xwe manîfestoya Xrîstiyantiyê, Încîl, a koka wê heta Sumer û Misrê dibin, di hilweşîna Romeyê de para wê zêde tê dîtin. Ev îfade jî ya bere ye hember e ku yekparebûna serdeman destnîşan dike. Heman xisûs ji bo dualîteya Îslam û Bîzansê jî welê ye. Bi ya min divê mirov dema piştî Romayê cuda şîrove bike. Weke destpêk û pêşekekê dixwazim bibêjim, ji dema nû re gotina Serdema Navîn a Tarî yan jî gotina Serdemên Nûranî yên Xrîstiyantî û Misilmantiyê ji bo ya diqewime tam bi mane bike gotinên li cih nînin û heta mirov dikare bibêje bi van gotinan rastî tê berevajîkirin. Me di tevahiya nirxandina xwe ya şaristaniyê de behsa girîngiya avakariya rahiban kir. Ya rastî me dîrokê de li vê yekê çav dêra. Paşê me dît ku xwediyên hêzên eskerî û polîtîk ên dawî li dema rahiban anîn dema wan a qiraliyetê dest pê kir û bi giranî wan mohra xwe li pêvajoyên şaristaniyan xistin. Me hewl da em bi şîroveyeke xurt bibêjin, bi tevahî çanda şaristaniyê bi çanda neolotîk re şer kiriye, timî hewl daye qada wê teng bike, wê asîmîle û tasfiye bike û wê bike mêtingeh. Me destnîşan kiribû ku pevçûn û şerê çandan a ji têkoşîna çînî ya teng bihurî ye girîngtir e û divê têkoşîna çînî parçeyekî vê yekê were dîtin. Her wiha me şerê şaristaniyan ên di nava xwe de dikin jî weke selexaneya serjêkeran destnîşan kiribû. Li gorî min mirov van vegotinan bi tevahî li binê du têgînan kom bike wê kêr hatî be, ango weke çanda madî û îdeolojîk. Ez girîng dibînim ku Fernand Braudel ji çanda kapîtalîst re gotiye çanda madî. Eger em vê gotinê ne tenê ji bo şaristaniya kapîtalîst, ji bo şaristaniyên bi dewlet, bajar û çîn bi kar bînin, wê hem derfetên me zêde bibin û hem jî em ê baş meseleyan ji hev derxin û analîz bikin. Ji pêvajoyên damezrandina şaristaniyan ve, çandên manewî û madî heta qonaxa kapîtalîzmê bê navber dewam kirine. Kapîtalîzm di nava vê pêvajoyê de ji aliyê çanda madî ve qonaxa dawî û tepelika wê temsîl dike. Çanda îdeolojîk, ango çanda manewî yan jî zanista manedanê ji destpêkê ve heye û kengî sosyolojiya azadiyê ket wezna kapîtalîzmê, êdî di wê qonaxê de divê derkeve asta xwe ya herî jor û tepelikê. Eger em lêkolîna xwe di vê çarçoveyê de berfireh bikin, em ê hem karibin di tevahiya dîroka şaristaniyê de, şaristaniye û çanda madî û îdeolojîk a pê re di nava şer û têkiliyê de ye, bi hêzeke xurt manedar bikin. Hem jî em ê karibin têkiliya serdema navîn û modernîteya kapîtalîst bi sosyolojiya azadiyê re deynin. Bi vî awayî em ê di çarçoveya maneya jiyana azad de ji aliyê çanda îdeolojîk ve amadekariyeke baş bikin. Ez ê bi çavdêriyên heta niha yên li çandên şaristaniyan û neolotîkê hewl bidim xwe biceribînim sosyolojiya azadiyê ava bikim. Lê kengî me bi awayekî berfireh çav li şaristaniya modernîteya kapîtalîst gerand, ez ê xebatên xwe yên bingehîn ên ji bo avakirina sosyolojiya azadiyê bikim. A. Di cihêbûna çanda neolotîk weke çanda madî û îdeolojîk de pirsgirêkê nebe, lê zêdetir di pêvajoya xetimînê û li hemberî pêşketina civaka şaristaniyê de tunebûna hêza wê ya xweparastinê bi pirsgirêkan re rû bi rû dibe. Lê berê pêşî hewce dibînin ku ez têgîna pirsgirêkan a timî min di sernavên mijaran de jî bi kar aniye rave bikim. Ev têgîn li gorî maneya min bi kar aniye wiha ye, Çanda madî û îdeolojîk ji aliyê civak û ferde êdî nabe dewam bike, ango rewşeke kaotîk îfade dike. Kengî civaka nû bi awayekî manedar rengê xwe yê nû girt, ev yek nîşan dide ji rewşa bi pirsgirêk derketiye. Çanda îdeolojîk weke min gelek caran şîrove kiriye, avahî, sazî, şane û erkên wan, maneyên wan û rewşa wan a zihnî îfade dike. Çanda madî jî, fonemen, diyarde, sazî, avahî, şane û têgînên ez hewl didim wan rave bikim, ango aliyê din ê maneyê ku beşê mirov bi destan dikare bipelîne îfade dike. Eger em bixwazin bi gerdûntiyê re bikin yek, hewl dide dualîteya diyalektîk a enerjî û madeyê di rastiya civakî de bibîne û şîrove bike. Li binê rohiniya van têgînan, di nava hêmanên çanda madî û îdeolojîk a civaka newlotîk de bi giranî xusûsên jiyanê bixin tehlûkeyê yan jî rê li ber şer vekin, di qonaxa damezrandin û sazîbûnê de çê nabin. Exlaqê civakî firsendê nadive yekê. Sedema bingehîn a dike ku ders li civakê bikeve milkiyeta taybet e û ew derfeta pêşketinê navîne. Bi vê ve girêdayî mijara din Dabeşkirina kar di nava cinsiyetan de ye ku heta hingî hînê têkiliya bi zorê û milketê nas nakin. Her wiha berhemê hevpar ê xwarinê jî hînê nebûye milkê taybet. Di tevahiya van xisûsan de çanda madî û îdeolojîka hevpar a civaka ku hînê ji aliyê hecm û hejmarê ve mezin nebûye heye. Ji ber ku zor û milkiyeta taybet wê avahiya civakî xirab bike, weke tehlûkeyekê tê dîtin, Piştgirî û parvekirina hevpar di nava civakê de weke pîvana bingehîn a exlaq tê qebûl kirin ku civak xwe pê li ser piyan digire. Civaka neolotîk li ser hîmê vê prensîbê ji aliyê hundir ve gelek qehîm û têkûz xuya dike. Ji ber vê sedemê jî bi hezarê salan dewam kir. Di çarçoveya têkiliya civak û xwezayê de, wexta mirov wê bi civaka şarezar re bide ber hev û qiyas bike, li gorî pîvana ekolojiyê ji aliyê her du çandan ve jî bi hêz dewam dike. Zihniyeta civaka neolotîk xwezayê bi pîroztî û xwedayetiyê barkirî dibîne. Xwezayê jî weke xwe zindî qebûl dike. Ji ber ku xweza, av, hewa, agir, her cure nebat û heywanî dide wan, wê weke Xwedê dibînin, ya rastî weke hêmana herî bihêz a xwedayetiyê qebûl dikin. Em dibînin ku têgîna Xweda û xwedatiyê bi awayekî bihêz bi van sedeman û rastiyan ve pêwendîdar e. Wexta cihê wê hat, em ê maneya civaka şareza daye têgîna Xwedê şîrove bikin. Ya girîng ew e ku zîhniyeta civaka neolotîk têkiliya xwe bi xwedayetiyê bi zext, mêtingerî û zordariya sergirtî renîne. Di têgihîştina xwedatiyê ya neolotîkê de zêdetir dilovanî, malavayî, bereket, hezkirin û coş heye. Wexta ku Carnell rê diçin vê yekê bi têgînên mîna tirsê û rohniyê têkildar dibîne û gelekî hewl dide bi wan re li hev bike. Ango bawayekî zanistî bi xwezayê re dide û distîne, ekolojîk tevdigere. Wexta hewce dibîne nirx û bihayên xwe yên herî hêj e, zarokên parçekî wan in, keç û xortên xwe yên ciwan dikin qurban û pêşkêş dike. Ji aliyê civakbûnê ve Xwedê di civakên berê yê kilan de bi têgînên weke totem, tabû û maneyê weke kurteke dapîr a civakê dihat qebûlkirin. Bi gotineke din, dapîrtî weke dînê dayik xwedawendê maneyek xwe hebû. Pîroztî û têgînên mejmartin, totem, tabû û mane bi temamî xwedayetî neyên hesibandin jî weke ewrekî giran ê zîhniyetê timî li ser serê wan digere. Pîroztî jî di cewherê xwe de helwestek li hemberî her tiştê li ser jiyana wan bi bandor e. Li hemberî xuşû û coşê, carnan tirs û fikarê, carnan hezkirin û rêzê, carnan êş û girî helwestek e. Nirx û qîmetekê din obje û maneyên li ser jiyana wan bi bandor in. Em dikarin vê yekê weke exlaq jî şîrove bikin. Ji xwe di bingehê exlaq de jî ev xuda û pîroztî hene ku bawer dingin civaka wan li ser piyan digire û rola bingehîn dilîzin. Civak di vê mijarê de gelekî ji dil û cidî ne. Wer bawer dikin ku binpêkirinên biçûk a rêzikan bê hurmetî ye û nedana qurbanan dibe ku rê li felaketekê veke. Ango bi temamî civakeke exlaqî ne. Her çiqas bi hin nebatên ku kiribin çanda xwe hin heywan kedî kiribin jî û di warê civakî de wan weke yê xwe dihesibînin jî, hînê em nikarin ji vê yekê re milk bibêjin. Milk di nava xwe de subjektîvîzmê dihewîne. Li naverastê rewş û zîhniyeteke ku rê li cihêbûna obje û subjeyê veke hînê tune ye. Obje jî weke wan têne hesibandin. Ew ji bo hev çi qas milk in, heywan û nebatên kedî kirine û kirine çand jî ewqasî milk in. Ji lewra mirov nikare behsa binpêkirineke cidî ya ekolojiyê bike. Bê guman gavek ber bi rêvekirina li milkiyetê hatiye avêtin. Lê belê ji bo ev yek veguhere milkiyetê, di şert û mercên cuda de wê demeke dirêj dewam bike. Ji rewşên em behsa wan dikin, divê kes civaka neolotîk weke bihuştê fêm neke. Civak hînê teze ye û paşeroja wê diyar nîne. Şert û mercên xwezayê yên timî diguherin, civakê gelek caran dibe ber qirbûnê û ji ber vê yekê civak di tehlûkê de ye. Civak li hemberî vê rewşê serwext e. Ji xwe ya mohra xwe li zîhniyetê dixe jî ev e. Çareya vê yekê jî çêkirina metafizîkeke mîtolojîk û dînî ye. Ev rewş her çiqas pir weke saftî were dîtin jî rewşeke neçar xuya dike. Li ser hîmê van şîroveyan em dikarin metafîzîka xwedatî û pîrosiyê ya li dora jiyana kolektîf a jin-dayikê hat avakirin fêm bikin. Dayika mîna xwezayê da, za, xwedî kir û kezeba xwe şewitî, rola wê ya sereke di çanda manewî û madî de destnîşan kir. Eger em zilamtiya mêr bidin aliyekî, hînê siya wî jî li ser kolektîvîtiya civakê tine ye û nabe. Şêwazê jiyanê yê civakê destûra vê yekê nade. Ji lewra wesfên mêr ên weke cinsê serdest, zilam, xwediyê milk û xwediyê dewletê bi tevahî xwedî karaktereke civakî ne û paşê çêdibin. Wexta civak tê gotin, jin dayik, zarokên wê û birayên wê îfade dike. Eger namzetê mêrtiyê yê muhtemel zilam be, kêrhatina xwe ji bilî mêrtiyê bi marîfeteke din, mînak, bi nêçîrvaniyeke baş, bi gihandina nebatan û xwedîkirina heywanan îspat bike, dikare bibe endamê civatê. Hînê his û heqekî mîna mêrê jinê me, bavê zaroka me weke diyardeyeke civakî çênebûye. Em ji bîr nekin ku bavtî û heta dayiktî, her çend neyê gotin aliyê wan ên derûnî û psîkolojîk nîne jî ya esas diyarde, hiskirin, serwextbûn û têgînên sosyolojîk in. Civaka Newlotî kengî ket tengavê yan jî hewl dan ji wê biguhrin. Di vê mijarê de mirov dikare li ser hîmê sedemên derve û hundir şîroveyan bike. Kengî Zilam qesiya xwe bihirand û bû nêçîrvanekî baş û bi kesên di xizmeta xwe de gihîşt statuyeke baş, heye ku ji bo nîzama dapîrtiyê bibû tehlûke. Dibe ku gihandina nebat û heywanan jî rê li ber vê hêzê vekiribe. Bi giranî çavdêriyên me nîşan didin ku civaka newrotîk ji ber sedemên derve hatiye helandin. Bê guman ev sedem civaka dewleta pîroz a rehiban e. Çîrokên civaka şareza ya pêşî li Nîl û Mezopotamyaya jêr bi giranî vê yekê piştrast dikin. Çawa ku me belgeyan jî got, bi çanda pêşketî ya civaka newrotîk û tejaneya erdên bi pereket avdaniya bi teknîkeke baş, rê li ber berhemê zêde yê ji bo civakê hewceye vekiriye. Civaka nû ya li dora berhemê zêde yê mezin bajar ava kirine, xwe bi şêweyê dewletê bi rêxistin kiriye, bi giranî bi hêza zilam xwe giyandiye pozîsyoneke gelekî cuda. Bajaribûyina zêde bi xwe re methabûnê tîne, ew jî bi xwe re bazirganiyê tîne. Ew jî bi şiklê koloniyan diçizire, demar û reyên civaka neolotîk û methabûna her diçe zêde dibe, nirxê guhertinê û milkiyeta belav dibe, ji hevdeketina civaka neolotîk bilez dike. Di civaka Neolotîk de nirxê bikaranîna objeyan tê qebûlkirin. Li şûna guhertinê jî diyarîkirin heye. Di warê ji hevdeketina civaka Neolotîk de mînakên koloniyên Uruk, Ur û Asûrê vê rastiyê eşkere ispat dikin. Herêma bingehîn a Neolotîkê te janeyên Dîcle, Firata, Jor û Navîn di vê çarçoveyê de tevlî şaristaniyê bûne. Bi tevahî komên klanan û komên din ên mirovan ku çi gihiştibin asta neolotîkê yan jî negihiştibinê, civaka şareza ya ji derve tê bi êrîşên xwe ew kirine mitîngeh, dagir kirine, asîmîle kirine û hewl daye wan qir bike. Li gorî çavdêriyên me li tevahiya herêmên mirov lê jiyane bûyerên bi vî rengî qewimî ne. Piştre li her qadê û di her qonaxa jortir de Bi êrîşên civaka şareza, civaka neolotîka em dikarin wê weke şaneya kok a civakê bihesibînin û komên mirovan ên ji berê mane dikevin pêvajoya ji hevdeketinê û weke bermahiyekê heta roja me ya îro hebûna xwe dewam dikin. Li gorî fikra min a şexsî, civaka beriya şaristaniyê ti carî tune nabe û nayê tunekirin. Ne ku ev civak gelekî bihêz in, Ji ber ku weke şaneyên kok hebûna civakî bêyî wan mimkun nîne. Civaka şareza bi tenê bi civaka beriya xwe dikare hebe. Ev xisûs tiştekî wisa ye ku çawa bêyî karker kapîtalîzm nabe, ev rastî jî welê ye. Civaka şareza hebûna xwe bi civakên nîvşareza yan jî şarezanebûyî weke diyalektîk mimkun dike. Dibe ku hin caran hin îmha û tinekirin qewimî bin, lê bi temamî pêk nayên, Ji ber ku ev bi xwezaya civakbûnê re li hev nake. Tevî vê yekê divê mirov çanda îdeolojîk a civaka neolotîk a di tevahiya dîrokê de li ser piyan maye biçûk nebîne. Hiqûqê dayikê, hevdûgirtina civakî, xwişk û biratî, hezkirina civakî ya ji berjewendiyan dûr, Rêz û hurmet, fikra qenc ango exlaq, alîkariya bêberdêl, rêz û hurmeta ji kesên civakparêz û hilberînerên nirxên rastî, dilsoziya bi cewherê têgînên pîroztî û xwedatiya xira nebûye, hurmeta ji cîrên re, hesreta bi jiyana azad û wekev gelek nirxên bê ser û binî, sedemên bingehîn ên vê civakê ne û di heman demê de heta jiyana civakî dewam bike wê qîmeta xwe jî her hebin. Şaristanî ji ber ku bi nirxên weke zext, mitîngerî, desteserkirin, talan, destavêtin, komkujî, bêwijdanî, bêexlaqî, qirkirin, helandin û hê bi gelek hêmanên çanda manewî û madî yên bêkêr bar kiriye, hebûna wan a di civakê de demborî ye. Ev zêdetir rengên civaka bi pirsgirêk û nexweşokî ne. Em ê di sosyolojiya azadiyê de şîrove bikin ka wê çawa nirxên berevajîkirî û nexweşokî yên civaka şaristaniyê bêne bihurandin û bi nirxên civaka mayînde yên li dawiyê bimînin bi civakeke demokratîk we kev û azad re bikin yek. Be, eger mirov civaka şareza di sê qonaxan de şîrove bike wê kêr hatî be. Weke qonaxên destpêk, navîn û dawiyê. Lê divê mirov destnîşan bike ku civaka şareza yekpare ye Ji lewra dabeşkirina wê bi vî rengî wê rê bide ku analîz hêsan bibe, lê divê mirov baş zanibe ku bi awayekî berçav tevlihevî û yekparebûna wê ji aliyê dema dirêj ve xwe biparêze. Ji bo civaka şareza dibêjin, Kibar e, nazik e, camêr e, bi rêz û hurmet e, bi rêzik û pîvan e, bi plan û bi eqil e, bi heq û hiqûqê ve girêdayî ye, aştîxwaz û dadperwer e. Ev rengên civaka şereza yê me ji Martin bi temamî li hev çêkirî ne û tenê bi armanca propagandayê ne. Rûyê rastî yê civaka şareza şîdet, derew, xapandin, çortî, dekû dolab, şer, talan, êsîrkirin, tinekirin, vendetî, bêwefatî, desteserkirin, bêwijdanî, nasnekirina heq û hiqûq, serîtewandina ji hêzê re, bikaranîna prensîba pîroztî û xudatiyê ji bo kulmeke kesên berjewendîperest û berêvajîkirina wê, Tecawizkarî, civakbûna cinsiyetparêz, aliyek di nava mal û milk de xeniqîbe, aliyê din ji birçîna bimre, komên mezin ên koleyan, gundiyên aware, karkerên bêkar û hê gelek rengên din nexweşiyên civakî û çeloxwarîkirin rengên civaka şarezan e. Bi hêza propagandayê bi nêzîkbûneke xirab û qelp a metafizîkê ji bo rûyê wê yê rastî veşêre timî bi awayekî rêxisinkirî hewl dide. Eger em bi awayekî hînê zanistî bi nav bikin, bi bajêr re çînayetî pêk hat û civaka ji aliyê rêxistina bi navê dewletê hat rêvebirin civaka şareza ye. Piştgirî û xizimtiya etnîsîte eşîrtiyê herî zêde heta bi hîyararşiyê di nava civakê de rê li ber cihêtiyekê vedike. Dabeşbûna civakê ji aliyê çînî ve û xwegihandina wê ya dewletê bi xwezaya wê re li hev nake. Çanda eşîre bi çanda çînî û dewletê re li hev nake. Tebeqe û çînayetî ya esas bi berhemê zêde re çêdibe. Kengî erd û amûrên rê li ber berhemê zêde ve dikin têne desteserkirin an jî wan dikin milk, çînayetî jî peyda dibe. Weke her tim tê gotin, milkiyet diziya ji civakê ye. Berhemê zêde jî berdêla diziyê ye. Ya esas rêxistiniya bi navê dewletê jî vî milkî diparêze û berhemê zêde yê hatiye komkirin li xwediyên wan belav dike. Milkê xwe bi rêxistin kiriye, xwediyê berhemê zêde û nirxê zêde ye. Bê guman ji bo vê jî di tevahiya dîrokê de artêşên mezin, burokrasî, sîleh, amûrên rewakirinê hewce kirine. Her wiha zanist, utopya, felsefe, huner û exlaq û dîn bi ser xwe ve çêkiriye. Metafîzîkeke bêmane rolên civakî yên tevahiya van kategoriyan bi jiyanê re beravajî û çeloxarî kiriye. Tevî ku tayê madî û îdeolojîk ê civaka şareza gelekî tevlîhev û çeloxarî ye jî, ya esas rengê pêkhatina wê ye. Ev jî hebûna wê ya madî ye ku her diçe zêde dibe. Em behsa tunebûna çanda îdeolojîk nakin, du xisletên bingehîn ên hebûna wê hene, mayîna di planê duyemîn de û çeloxartî. Ji bo serwextbûna li van xisûsan divê em wan hinekî din rave bikin. Çawa ku tê zanîn her pêkhatin û fonksiyon têgînên zanista manedanê ne. Her pêkhatinek fonksiyonê xwe, her fonksiyonek jî pêkhatinê xwe heye. Di rewşên kaosê de pêkhate û fonksiyon dikevin krîzê. Bi belavbûn û jihevdeketinê re rû bi rû ne. Him pêkhatinên demborî û tevlîhev jî û him fonksiyonên nakok di vê navberê de dikevin dewreyê. Ev xisûsên ez behsa wan dikim xwedî xisletên gerdûnî ne. Mînak, av ji hîdrojen û oksîjenê pêk tê. Li kîjan quncika gerdûnê dibe bila bibe, hîdrojen û oksîjen pêk ve hatibin wê wextê pêkhatin temam bûye. Rewşa kêrhatî yan jî fonksiyonel, xisleta heta dawî zelal û herikbar av e. Bi cemidîn û dûkelbûna wê re di pêkhatina wê ya esasî de xirabûn an jî bêkêrbûn çêdibe ango fonksiyona wê bi sînor dibe. Mirov ji texte û madenê maseyekê çêke ev karekî pêkanînê ye. Bikêrhatina maseyê fonksiyona wê ye. Parçeyê heman mase û texteyî nebin mase bikêr nayên û fonksiyona wan namîne. Eger tine nebin jî fonksiyon an ji rewşa wan ya kêrhatî namîne. Maseyên gelekî xwaromaro jî mumkin in. Di rewşên wisa de hem ji aliyê pêkhatinê û hem jî ji aliyê kêrhatinê ve xirabûn xwe ferz dike. Di gerdûnê de her tiştê çêbûye hem xwedî xisleta pêkhatinê û hem jî ya kêrhatinê ye. Eger em bi giştî îfade bikin û em madeyê weke pêkhatineke şîrove bikin, ji bo em vê pêkhatinê li ser piyan bigirin wê yekser enerjî were hişê me. Enerjî ji bo madeyê kêrhatin û fonksiyonalîte ye. Di beriya made enerjiyê de zanistê ispat kiriye ku ya esas enerjî ye. Pêkhateyên madî bê enerjî nabin, lê enerjî bê pêkhatinên madeyê dikare hebe. Ji aliyê pêkhatinê ve made dikare were tinekirin, lê enerjî nayê tinekirin. Lê bi qasî ku em dizanin, ji bo enerjî kêrhatina xwe pêş bixe hewçedariya bi pêkhatinên madî ferz dike. Zindîtî bi xwe jî bi rewş û pêkhatinên madî yên pêşketî û diyar têkil dar e. Zindîtiyeke berdêla wî ya madî tune yan jî bê pêkhatineke madî hema bê jî nîne. Hebe jî em pê nizanin. Eger em bi giştî bibêjin, berdêla pêkhatinên madî yên herî pêşketî kêrhatin û fonksiyoneke herî pêşketî ye. Di civakê de berdêla pêkhatina madî û kêrhatina wê çanda madî û îdeolojî ye. Em vê şîroveyê bi civakbûnê wisa dikin. Civaka şareza li hemberî pêşketina zêde ya pêkhatina madî nekarîbû kêrhatina xwe pêş bixîne, berava jî paş vexistiye, di encamê de jî pêkhatin jî xira kirine. Sedema vê ya sereke jî ev e. Girêdayî çanda îdeolojîk û pêkhatina bingehîn a civakbûnê mimkûn dike nemaye û ew zêde tengav kirine. Mirov vê rewşê dikare bişîbîne av û petrolê. Wexta mirov av û petrolê tevî hev bike, avê bêkêr bibe. Petrol jî weke avê diherike. Lê ew bi awayekî din bikêr tê. Eger pêşketina çanda madî û ya îdeolojîk bi hevre û li hevkirî bimeşin, em nikarin behsa zirareke wê ya li ser civakê bikin. Wê wextê em ê bibêjin, ya normal divê bibe ev e. Lê eger çanda madî mezin bibe û di destê komeke teng a mirovan de bikeve ser hev, ji sedî sed wê gelemperiya civakê ji aliyê pêkhatin û keyrhatinê xirab bibe û hem jî ev yekê di çarçoweya teng a maneyê de mezinbûna çanda madî û wehelandina çanda îdeolojîk îfade bike. Em dikarin bi mînakekê fikra xwe hînê baştir bînin ziman. Pîramîdên Misirê avahî û pêkhatinên mezin ên madî ne. Lê di berdêla wê de fonksiyona wê bi milyonan mirovî jiyana xwe ya bi mane, azadiya xwe ango çanda xwe ya îdeolojîk ji dest daye. Ji xwe şaristanî tiştekî wisa ye. Avahiyên mezin lê dike, mimkun e ku bi perestge, bajar, birc, pir, zevî, kewar û heta berheman meznayiya xwe nîşan dabe. Civakên bi vî rengî bi şaristaniyan mimkun dibin. Lê wexta em li heman civakan li şanda îdeolojîk û kêrhatina pêkhatinên madî dinêrin, ya em lê rastên yan wendakirina nirx û buhayan e yan jî beravajîkirina wan e. Hindikayiyek ji gelemperiya civakê qut bûye û ew bi awayekî bêrehm xistiye bin nîrê zorê û mitîngeriyê, yan ew ji çanda wê ya îdeolojîk qut kiriye yan jî beravajî kiriye, pêşkêşî wê kiriye û ew ji nirxên rastî yên çanda îdeolojîk mehrûm kiriye. Çanda îdeolojîk û çanda madî ya hindikayî xwe pê xwedî dike, rê li ber civakeke duserî ya nexweşokî vedike. Yên di nav madeyê de xeniqîne jî ji hawîrdorê û îdeolojiyeke azad bi temamî qut bûne. Rewşa ez jê re pirsgirêka civakî dibêjim jî encama van bûyerên diyalektîk e. Civaka şareza bi temamî ji ber vê sedemê civakê qut dibe. Weke tê zengkirin sedema qutbûna ji civakê kalîtetî yan jî Kalîte nîne, ontolojîk e. Ango hebûna civaka şareza xwedibûna ji civakê ferz dike. Hawîrdor û ekolojî çi weke berê di çarçoveya yekparebûna xweza civakê de, çi jî bi îfadeyeke zanistî yekbûna civak xwezayê were fêmkirin, ji bo civakê divê hewceye pîvanên bingehîn ên şaristaniyê pêk tînin, ango ji çîn, bajar û dewleta pêwîst tê dîtin bibihrin. Ez behsa çalakiya tinekirineke çor nakim. Divê çanda îdeolojîk û madî ya civaka nû di nava xwe de bi wezin be û li hev bike. Çanda îdeolojîk û madî ya civakê di nava xwe de bi wezin û li hevkirî wê weke xwezaya azadbûyî ya dizane bi xwezayê re bibe yek pêk bê, di heman demê de wê bi xwe re nakokiya civak û xwezayê ya bêwezin a civaka şaristaniyê bibihurîne. Em wexta ku di çarçoveya perspektîfa van têgînên giştî de dema avakirina pêşiya civaka şareza şîrove bikin, hema hema di tevahiya wan hemûyan de pê jineke mezin a çanda madî xuya dike. Piramîdên mezin ên Misirê, zîguratên Sumeran, bajarên binerdê yên Çînê, perestgehên Hindiyan, li Amerîka Latînî gelek bajar û perestgehên bi heman rengî hebûna çanda madî radixe ber çavan. Maneya di hundirê wan de jî ango çanda îdeolojî jî cesedên mumyakirî, heykelên xwedayan û meşa Qral Bartêşa xwe re ya li dinya aliyê din e. Mane qerisiye yan jî pir dijwar hatiye berevajîkirin. Di rewşên bi vî rengî de ez a di psîkolojiya mirov de derdixin pêş û tiştan manedar dikin. Lê eşkere ye ku maneya esas di veguherîna civakbûnê de ye. Wexta ku civak tune be yan jî veneguhere pêkhatinên bi vî rengî nayên hişê mirov. Ji ber zîhniyetê ye ku qral weke xwedê tê dîtin. Lê hatiye berevacîkirin û zîhniyeteke ku zîhniyeta îdeolojîk a bingehîn a civak pê heye hildiweşîne. Zîhniyeta civakî ya rastî zîhniyeteke welê ye ku di berdêla hilweşîna çanda îdeolojîk de dînên yekxwedayî bi hêrseke mezin û weke sedema hebûna xwe li dij derdiketin. Di warê çanda madî de dane heva mezin a vê civaka li bajêr bi cîhbûyî, xwe weke dewleta çînî bi rêxistin kirî, em weke zîhniyeta berovacîkirî, metafizîka xirab, li derveyî xwezayê, xwe di ser her xwezayê re dîtin û xwe weke afirînerekî bi tevahî li derveyî xwezayê nîşan dan, şîrove dikin ku ev bi tevahî çanda îdeolojîk talî dikin û berovacî dikin. Em nikarin diyar bikin ku ev qonax bê reaksîyon, bê coş, mucîzewî û bê êş hatiye pêşwazîkirin. Vegotina mîtolojîk îfadekirina rastiya veşartî mayî ye. Çi mîtolojî çi jî belgeyên dînî yên pîroz şêweyekî çîrokên berxwedanê ne. Mirov berxwedana destpêkê weke serhildana çanda îdeolojî şîrove bike tespîteke manedar e. Berxwedan gelekî berfireh e. Berî her tiştî berxwedana mezin a jinê tevî ku di zindana malê û serweriya mêrde tê girtin di fîgura Înanayê de zelal e. Bajar çawa hatin avakirin dora wan bi bedenan hat girtin û ev yek jî bi temamî serhildaneke çandî ya îdeolojîk a etnîsîteyê sembolîze dike. Wexta ku têgihiştina xwedayê afirîner û mirovê evt hûr û kûr were analîzkirin wê têkoşîna mezin a çinî were dîtin. Xwedaya afirîner li şûna xweza, xuda, ya nava wê hatiye valakirin, hatiye danîn. Çîna rêveber a ti têkilîya xwe bi afirandinê re tine û jê qut bûye Bi berovajîkirineke temam a îdeolojîk xwe weke xwedayekî afirîner ê bi maskeyê îlan dike, li hemberî vê afirînerên rastî endamên civaka xwedîpîroztî û xwedatiyê jî biçûk dixe û wan weke kesên ji guyê xwe afirandine bi wesif dike. Bi vî awayî şerekî mezinê çînî bi zimanekî mîtolojîk îfade dike. Biçûkxistina çanda îdeolojîk di van vegotinan de veşartiye. Vegotinên mîtolojîk ên avakirina pêşiya şaristaniyan, nema ze hostatiya wan a çêkirina xudayan mirov dikare weke şêweyê îdeolojîkê têkoşîna çînî bibîne. Ji xwe zimanekî din ê wê demê yê vegotinê nîne. Hevrêkiyên bajaran şewitandin û hilweşandinên wan têkoşîneke dijwar a civakî îfade dike. Vegotinên destanan, pergalê pentawonan, mîmariyên bajaran, avakirina qebr û quban, newala di nava çînan de û mesafeya zêde dikeve nava wan û gundan eşkere nîşan dide. Çîrokên Nemrûd û Fîr'ewnan qel Şakûr a di nava civakê de bi belge dikin. Di kilam û stranên eşîran de şopên zor û zehmetiyên li hemberî êrîşên şaristaniyê xuya dikin. Ji dema destpêkê ya avabûna civaka şareza, yek ji berxwedanên bi rêk û pêk û bi ser û ber heta roja me ya îro hatiye jî, rê û resma berxwedanê ya pêxemberan e. Çîroka wan bi Adem û Hewayê dest pê dike, ango bi mirovê pêşî dest bi vegotinê dikin û mohra bi tevayî xisletên çanda îdeolojîkê hene. Eger mirov Adem û Hewayê li hemberî civaka neolotîk weke zîhniyeta şaristaniya dibe xwe da rast fêm bike, Em ê nîşanên hûr ên pêşî yên şerê efendî û koleyan bibînin. Diyalogên Adem bi Xwedê re û têkiliyên wî bi Hawayê re, em dikarin weke cihêbûna kole û efendî û sembola jin û dayika dikeve dereceya duyemîn şîrove bikin. Derketina Hezretî Nûh mîna kesekî li ber efendiyan rabûye û dixwaze civaka newolotîk li keştiyê bar bike û bibe cihekî bilind ê çiyayî û destê şaristaniyê negihîşê û ji nû ve ava bike bi bîra mirovan dixe. Ji xwe çîrok behsa civaka Sumeran û civaka Newrotîk a ji bo li ser piyan bimîne li ber xwe dide dike. Rê û resma van her dû pêxemberan serê wan diçe heta destpêka avabûna civaka Şareza û bi vê yekê ji destpêkê ve hebûna berxwedanê û herî kêm bi qasî domdariya şaristaniyê domdariya wan jî nîşan dide. Dîroka xanedaniyan çawa dîroka çîna jor e, dîroka pêxemberan jî zêdetir dîroka qebîle, qehremanî û çandên li ber xwe dane ye. Bi vê mirov pûtperestiya civaka şareza, totem û sembolên mîna wan ên qebîleyan ji hev bike. Xwedayên di pantewona civaka şareza de anîne cem hev mîna kopyayên fîgurên rêvebirên demê ne. Ji xwe bi tevahî di şiklê mirov de ne. Ji wê jî wêdetir rêvebirên mirov bi xwe ne. Ha ji ber vê yekê êrîşbirina pêxemberan a ser van fîguran û êrîşbirina wan a ser rêvebiran di esasê xwe de heman tişt e. Dijberiya pûtperestiyê dijberiya dewletparêziyê ye. Li dijî tevahiya sembol û têgînên civaka bi sazî bûye wê sembolîze dikin dijberiye berxwedan e. Şerê di navbera rahiban û qraliyetên siyasî de xwedî xisletên cihên e. Rahib ji civaka ava kirine ji qralan para xwe dixwazin. Têkoşîn di navbera kesên li tebeqaya jor de pêk tê. Têkoşîneke nava dewletê ye. Ji ber ku afirînerên çanda îdeolojîk in, yekser nebe jî bandor li pêxemberan kirine. Ya rastî rahib mirovê dîn ê dewletê ye. Civaka sivîl zêde wî eleqedar nake. Têkiliyeke berava jî ya pêxembertiyê îfade dike. Berdevkê civaka li derveyî dewletê ye. Rê û resma dixwazin bi Pêxember Brahîm bidin destpêkirin û bi Mûsa bi sazî bûye, xweseriya wê ew e ku cesaret kiriye bi temamî ji civaka Misir û Sumerê xwe qut bike û bibe xwedî îrade ji bo civaka xwe ava bike. Em bi temamî bi şoreşeke çandî ya îdeolojîk re rû bi rû ne. Nemrûd û Fîrewn navlêkirinên sembolîk ên rêveberên dewleta du civakan in. Xisletên wan ên bi sazî bûne hene. Serdestiya mutleq îfade dikin. Brahîm û Mûsa eşkere dikin ku ew ê vê serdestiyê bi çanda xwe ya îdeolojîk ango berxwedana xwe ya zihnî qebûl nakin. Ev berxwedan ji bo wê demê serhildaneke gelekî mezin û giranbiha ye. Eger îro slogana Dinyayeke din jî heye girîng e, di wê demê de ew jî îlan dikin ku li derveyî serdestiya fermî ya Fîr'ewn û Nemrûd dinyayeke din heye. Ji bo vê jî bi cemaetên xwe re gelekî mijûl dibin dile bikin. Beriya her tiştî tevgereke hêviyên e. Di bingehê hêza Îsraîl a îro de para vê çîrokê kêm nîn e, bi kêm anî ji aliyê îdeolojîk ve xwe bi vê têr dike. Tevahiya çîrok û utopiyayên di rêwresma birahîmî de sîstemên qebîleyan jiyana wan a ku şaristaniyê pêşî lê girtiye û ya ku bi hesreta wê ne tînin ziman, ketine bin badora her du şaristaniyan. Lê divê mirov baş şîrove bike ku di rastiyê de ew red nekirine. Armanca wan weke yên din avakirina şaristaniyekê nîne. Wexta bi rahibên qiralên Îsraîlê re timî şer kirine cihê vê rastiyê gelekî girîng e. Xwelhevrakişandineke bi vî rengî hînê jî di nava dewleta Îsraîl û civaka wê de bi dijwarî dewam dike. Ji aliyê dîrokî ve şahidên Hîtît, Mîtanî, Asûr, Med, Pers û axir ên Greko-Romanan in. Di bîr û hafiza wan de çortan û dewijimê van şaristaniyan ketiye ser hev du. Dîrok, salên hezar û şeş sed, hezar û du sed berî zayînê di warê çanda madî de weke demeke bibiriqe dihûne. Têkiliyên di navbera Hîtît, Misir û Mîtaniyan de mînakên zindî û pêşî yên dîplomasiya navneteweyî pêşkêş dikin. Di vê pêvajoyê de qewmê Brahîmî ji wan qewman e ku herî nêzî van têkiliyan e û dikare jê fêm bike. Nabe ku mirov Brahîm û Mûsa li derveyî vê çûn û hatinê bibîne, naxwe em ê nikaribin wan bi temamî fêm bikin. Bersiva wendayî bersiva çanda îdeolojîk e. Di nava vê rê û resmê de Îsa û Muhemed du reformatorên mezin in. Cihê wan ê di mezinkirina çanda îdeolojîk de em bihêlin paşê. Babîl û Asûr di bilindbûna çanda maddî de du xelekên girîng in. Bazirganî û bajarên mezin dibûn, di dema van du qralîyetan de qonaxên mezin bihurandin. Babîl di dema xwe de Parîsa demê ye. Asûryan pêşî qiralên bazirgan paşê jî împaratorî ava kirin. Di vî warî de nûnerên xedar bûn. Li Rojhilata Naverast di warê madî de nûneriya herî baş a rêwresma rêveberiyê ye. Di warê berevajîkirina çanda îdeolojîk û hiştina wê li plana duyemîn de xwedî rol e. Çanda Zerdeştî ya rêwresma me persan xwe spart bûnê, ji nû ve rola sereke da çanda îdeolojîk û ji bo vê yekê têkoşîneke mezin meşand. Zerdeşt, Buda, Sokrates, sê kes in ku di demên gelekî nêzî hev de jiyane. Hem fîlozofên mezin ên exlaq hem jî zanyarên werê bûn li dijî çanda madî meznahiya çanda îdeolojîk di kesayeta xwe de temsîl kirine. Wijdanê şaristaniyê xistî, wan hişyar kir û bûn dengê wî. Tevî ku di dema wan de çanda madî dike dema xwe ya gihiştî û serdest bû jî Wan bi awayekî bi heybet nîşan da ku hem dinyayeke din jî mimkun e û hem jî ew şopgerên wê ne. Di serî de sikîtî, êrîş û berxwedanên dawî li wan nedihat ên çanda hawîrdorê îspat dikirin ku çanda îdeolojîk wisa bi hêsayî bi dawî nabe, naqede. Ji çanda semîtîk Amorît, ji çanda Aryen Horî, ji çanda Bakurê Kafkasya sikîtî, nûneriya wan a li hemberî şaristaniyê nîşan da ku xelekên berxwedanê bi qasî xelekên şaristaniyê bênavber in û bihêz in. Got ji bo Romayiyan çi be, Amorîd ji bo Ereban, Horî ji bo Meddan û Sikîtî jî ji bo împaratoriyên Rojhilata Naverast heman pozîsyonê îfade dikin. Di berxwedanên civakî yên Rojhilata Naverast de ji xwe gelek dînên mîna xirîstiyantiyê li Rojhilata Naverast derketin kêm nebûn. C. Civaka şareza ya Greko-Romen dîroka şaristaniyê ya dema navîn û dema gihiştî temsîl dike. Mirov dikare jê re bêje serdema klasîk jî. Karîbûne potansiyela xwe ya herî ronak û çalak pêş de bin. Li gorî demê karîbûn serdema herî bi heybeta çanda maddî biafrînin. Ev şaristaniya ku karîbû senteza şaristaniyên beriya xwe bi awayekî serketî bike, di heman demê de gotinên dawî yên qonaxa xwe tîne ziman. Lê dîsa jî hînê negihiştiye wê meznahiya çanda madî ku mirov karibe wê ji aliyê heybetê bi Romayê re qiyas bike. Îndustriyalîzma kapîtalîst a weke şoreşekê tê nîşandan, şaristanî nîne nexweşiyeke şaristaniyê ye. Encama çanda îdeolojîk a serdema destpêkê ya dema Atînayê diyar dike. Felsefe bi aliyekî xwe encama vê rastiyê ye. Panteonên zindîtiya xwe yanî qîmeta xwe ya çanda îdeolojîk wenda kir mîna qebristana xudayan in. Weke di gelek tiştan de hatiye dîtin, wexta gelek li serî ye, li tepelikê ye, rasthatina li vê rewşê tê fêmkirin. Ji ber ku piştî gihiştina tepelik û lûtkê çûna ser berjêr dest pê dike. Ji serî sed koledarî bi temamî sîstemeke çanda maddî ye. Biçûkxistina mirov yek ji xisletên bingehîn ê vê sîstemê ye. Ev qas biçûxistineke mezin di dinya ti zindiyan de nayê dîtin. Ji ber balkêşî û heybeta çanda madî, wijdan jî têk diçe. Hînê jî mirov li hemberî abîdeyên dêw ên vê çandê û avahiyên wê hem xwe nagire vediciniqe û hem jî ji aliyekî din ve jî mirov heyranî wan dibe. Wer xuya ye mirov êdî ev qasî dikare bibe xwedê, lê kengî xwedatiya mirov, mirovan bixe hedefa xwe dibe felaket. Ji ber ku ji bilî Xwedê yên din ev din. Di qilşa civakî de ango di têkoşînê de ti têkoşîn û nakokî ev qasî mezin nebû. Di çanda klasîk a berê ya Yunan de bûyera kurikên qûnek an jî qûnde rast were analîzkirin mirovê karibe bi çûxistinê baş fêm bike û jê gelek tiştan hîn bibe. Tayê di navbera vê bûyerê û koledariya jinê de ne tenê pêşkêşkirina wan ajaliyê cinsî ve ye. Ji ber ku heman diyardeya civakî parve dikin tayê di navbera wan de gelekî balkêş e. Em wexta ji nêz ve li koletiya jinê binêrin wê zêdetir aliyê wê yê ji mirovatiyê dûr dixîne balê bikişîne. Girtina jinê li malê ne tenê girtineke mekanî ye û heta girtîgeh jî nîne. Rewşa wê rewşeke destavêtinê ya dijwar e. Her çiqas bixwazim bi nîşan, bi merasîmên bûkaniyê ser rastiya vê meseleyê bigirin jî, rojeke wê bi tenê jî ji bo kesa xwe dizane têkçûna rûmet û anora mirov e. Jin ji qîmeta xwe ya hezar salan a hilberandin, perwerde, rêveberî û azadiyê welê bi rêk û pêk û rêbazên şîdetê cê hatiye kirin, ji vê jî wêdetir bi îdeolojî û vegotinên eşqê wer hatiye hincirandin, encam ji teslîmiyetê jî wêdetir e. Nasnameya xwe ya jintiyê ji dest dide, dikeve rewşeke din ku ji re pîrektî tê gotin. Li cem mêrekî ji rêzê, li cem şivanekî serê çiyê jim bi tenê dikare bibe pîrek. Pîrektî jî heq dide ku li ser wê her cure te sarrif bibe. Di nava vê tesarrifê de kuştin jî heye, kengî bixwaze dikare bike. Ew ne tenê milk e, ew milkeke gelekî taybet e. Rê dide ku xwediyê wê li ser wê bibe împaratorekî biçûk, hema xwedî tenê zanibe bi kar bîne. Yek ji şaxên bingehîn ê şaristanî amade kir, ev rastî bû. Yek ji sedemên bingehîn hişt ku çanda madî sînor nas neke, têkiliya xwe bi vê rastiyê re hebû. Ezmûna li ser jinê bawayekî serketî hat ceribandin, xwestin li tevahiya civakê biceribînin. Bandora xeternak a duyemîn jî ew bû. Civak diviyabû ji bo efendiyên xwe weke pîrekan bi kêr hatibûna. Em ê hewr bidin rave bikin ku pîrektiya civakê bi sîstema kapîtalîst heman bûye. Lê hîmê vê çalakiyê di qonaxa pêşî ya şaristaniyê de hatiye danîn û bi çanda Greko-Roman xwestin weke mînakekî serketî yê civakê nîşan bidin. Lê kengî mêr bûbûya pîrek, mirov dikarîbû behsa pîrekbûna civakê bikira. Greko-Roman civekek welê bûn, ev yek hes kiribûn û tedbîrên xwe girtibûn. Yek ji wan xisûsan e ku baş tê zanîn rewşa koleyan gelekî ji pîrekiyê xirabtir e. Lê pirsgirêk ew bû ku mêrê nebibû pîrek bûbûya kole. Em behsa têkiliyên ensest an jî têkiliyên ji rê derketî nakin. Em behsa nêrmiyetiyê jî nakin. Hin aliyên mijarê yên derûnî û heta hin diyardeyên biyolojîk divê ji mijara behsa wê dikim cihê bêne nirxandin. Di civaka klasîk a Yunan de mode ew bû ku her kurekî ciwanê azad divê ji sedî sed xwediyekî wî partnerekî wî yê mêr hebe. Ciwanê kurek heta bibe xwedî tecrûbe û ezmûn divê partnerekî wî yê evîndariyê hebe. Weke me berê jî behs kiribû ku Sokrates jî gotiye di vê bûyerê de ya girîng ew nîne kurek pir were bikaranîn a girîng ew e ku kurek wî ruhî bijî. Zîhniyet eşkere ye. Civaka kole têkiliya xwe bi prensîba anor û azadiyê re nîne. Lewma diviyabû ev xislet ji civakê bihatana kirin. Ji ber ku gef li civakê dixwarin. Rast bû jî. Li deverekê anor û azadiya mirov hebe, koletî nikare li wir bijî. Sîstem li vê serwext bibû û diviyabû çi hewceyê bikirana. Bêguman çanda Greco-Roman ev mîsyona xwe temam nekir. Di nava wê de bi dibistanên felsefî yên azad xrîstyantiya pêş ket, ji derve jî êrîşên etnîsîtê yên dawî li wan nedihatin û serhildanên wan, civak bi rewşên din re rû bi rû kir. Gelek îşaret hebûn ku nîşan dan çanda madî her tişt nîne û hêza wê ewqas nîne serî bi her tiştî re derxîne. Lê kapîtalîzmê wê hîç hewce nedîta civakê bike kurikê qûnde û karibe wê bike pîrek. Berxwedana mezin a hêzên qebîleyan û xirîstiyanan di berdêla êşên bêdawî û qehremanîyan de, di rastîyê de ji bo wê bû ku dawîyê li civaka maneya wê ji bo mirovatîyê tunebûn bû bîne. Lehvhatinên piştre qîmeta berxwedana çanda îdeolojîk kêm nake û hedefa wan pişt guh nake. Ev tevgerên em behsa wan dikin, ji bo çanda madî tim meznahiya xwe nînin û divê mirov van weke pêngavên paşê yên bilindbûna çanda îdeolojîk bibîne û şîrove bike. Mînakeke bi heman rengî, wê di têkilî û şerên Sasanî, Îslamê û koçberên Tûraniyan de were dîtin. Em nikarin bi terminolojiyeke sivik a zext û mitîngeriyê bilindbûn û hilweşînên mezin ên civakan rave bikin. Ya diqewime mezintir û berfirehtir e. Kapîtalîzm çima ji hev nayê derxistin û ji hev nakeve? Ji ber ku têra xwe bi firehî civaka şareza nayê analîzkirin. Analîzên derbarê kapîtalîzmê de dişibin beşê aysbergê li derveyî avê. Hecmê esasî civaka şareza ye. Ew jî di bin avê de ye. De. Gelo xirîstiyantî û îslam şaristanî ne yan jî nirxin ango exlaq e? Ev yek ya nîqaşê ye. Ev pirsa ku hînê girîngiyek xwe ya mezin heye, ji texmînan wêdetir jî bersiva wê hêsan nîne. Yên di vê dabaşê de bi xwe serê wan tevlî hev jî teolog û bawermendên xirîstiyantî û îslamê ne. Li ku û heta kengî sîstema bawerî û ehlaqê bûn, têkiliyê wan bi civaka şareza û civaka li derve dihat hiştin re çi bûn, di kîjan çarçoveyê de şaristanî bûn an jî dijberê wê bûn, ev ji xisûsên sereke ne ku hînê nehatine zelalkirin. Ev her du sîstemên girîng ên bawerî û exlaqê ku ji nava şert û mercên împaratoriyên Sasanî û Greko-Romen derketin, li dijî çanda madî ya sîstema koledariyê ku gelekî şax berdabû û nirxê wê yên îdeolojîk gelekî riziyayî bûn, pêngaveke mezin a çanda îdeolojîk in. Eger wan avakirina civakeke şareza diviya, weke ku di avakirina şaristaniyên klasîk hemûyan de pêk tê, wanê avakirina çîn û bajaran esas bigirta. Di hevdefên wan de çîn û bajar hebûn. Lê wan ji bo bajar û çînan bigihînin nirxên xwe yên exlaq û baweriyê kiribûn hedefê xwe, naxwe ne hedefa wan bû ku bibin civaka şareza. Bi giranî di hedefên wan de desthilatdarî, ango bi destxistina çanda madî tine. Berava jî dibînin ku hebûnên çanda madî yên mezin bûne, ji qîmeta xwe ketine û bi çanda îdeolojîk re di nava bêtewazuniyeke mezin de ne, ji bo vê jî divê hegemonya çandeke îdeolojîk pêk bînin. Ji lewra binavkirina serdemên xirîstiyantî û îslamê weke sîstemên şaristaniyê wê şîroveyên kêm û çewt bi xwe re bîne. Divê mirov bi girîngî destnîşan bike ku hilweşîna Romayê ji rêzê nîne yan jî mirov nikare hilweşîna wê weke yek ji ya şaristaniyan bibîne. Di şexsê Romayê de rêwresma herî kêm çar hezar salî ya civaka şareza hilweşiyaye. Bi gotineke rasttir hatiye hilweşandin. Ji ber ku mijara me nîne, em bi firehî behsa sedemên hundirîn û derve yên hilweşînê bikin, em ê bi kurtî qal bikin. Xisûsa em bi pêk ketine ew e ka bi hilweşîna giştî re çi têkiliya nirxên civaka Şareza heye. Mirov bi hêsanî dikare bibêje ku ji bilî çînê, Roma tevahiya şaristaniyên destpêk e û klasîk temsîl dike. Ne tenê ji aliyê saziya koletiyê ve, tevahiya çanda madî û manewî gihiştibûye astê. Di salên sedî berî zayînê de xwe gihandibû qonaxeke bi vî rengî. Pêwîst e ez xisûse kedim bi girîngî destnîşan bikim ku ew jî ev e. Mirov bûyerên civakî bi rewşên wan ên mêtingerî û zextên rojane analîz bike, ev sedemeke bingehîn e ku rê nade mirov karibe bûyeran bi berfirehî bibîne û bigire dest. Berevacîkirina herî mezin a pozîtîvîzmê di vê mijarê de ye. Belkî jî aliyê fikra Ewropayê yê herî divê mirov xwe jê bike ev gavavêtina wê poztîvîst e. Eger em civakan di kûrahiya çanda îdeolojîk û maddî de bi tevahiya nakokî û dijberiyên wan, bi wezn û bêtewaziniyên wan negirin dest, em nikarin şîroveyeke manedar bikin û nikarin ji bo jiyaneke azad paradîgmayan çêkin. Wexta em bi vî çavê têgînan li meseleyê binêrin, em ê bibînin ku tevî Romayê çanda wê ya madî ya gelekî mezin bûye ku tu têkiliya xwe bi jiyaneke manedar re nemaye, tevî çanda îdeolojîk hemû hilweşiyane. Ji xwe weke mîmariya bajêr jî di serî de Misir ji mîmariyên beriya xwe yên çar hezar salî hemûyan şahînşahek e. Dîsa Pantawona Romayê ji zîguratên beriya çar hezar salan ên Sumeran ji qatê dawî yên dawî nava zîguratê Rewşa herî biheybet e. Ji bo min zehmet nîne ku ez van xisûsan tesbît bikim. Çandên îdeolojîk û maddî yên ji vî alî ve hilweşiyane herî kêm çar hezar salî ne. Wexta hûn li sedemên hilweşîna wan û nasnameyên wan yên ew hilweşandine binêrin, hûn ê bibînin ku em ê karibin heman analîzan ji bo wan bikin. Ji êrîşên destpêkê yên Amorîtan heta yên Hûrîyan û êrîşên dawî yên Gotan hemû yekpare ne. Dîroka êrîş û berxwedanên wan jî herî kêm çar hezar salî ne. Berxwedana bi Pêxember Nuh dest pê kir û heta Hezretî Muhemed dewam kir, mîna xelekên zincîrekê xwedî dîrokeke dirêj in. Ne tenê ji aliyê demê ve, ji aliyê mekan ve jî xwedî maneyên mezin in. Çolên Erebistanê û keviyên Toros Zagrosan, çolên Asya Navîn û daristanên kûr ên Ewropayê di çêbûna çanda madî û manewî ya qebîleyan de şopên kûr dihêlin. Çîroka her pêxemberî nîşan dide ku cemaeta dewrûbera wî bi çi qas zehmetiyan çêbûye. Sosyolojiya Navend Ewropa naxwaze van mijaran bigire rojeva xwe. Ji ber vê mirov bibêje avahiyên zanînê yên navenda xwe Ewropa wê neşaşbe. Mirov şîroveyeke manedar a dîroka şaristaniyê neke û dîrokeke rast a Romayê ava neke, nikare Romayê û çavkaniyên çanda madî û îdeolojîk a Ewropayê bi nav bike. Dîrok du sed salên beriya hilweşîna Romayê jî weke sedsalên tarî û aloziyê bi nav dike. Ji lewra hilweşîn rewşeke rojane ye demê nîne. Li rojhilat cêwîye Romayê yan jî ya dişibîyê Împaratoriya Sasanîye û em dikarin heman şîroveyan ji bo wê jî bikin. Çîroka wê ya li rojhilat dewleta rahibên Sumeran e. Bi tenê hêmana Zerdeştîyê ya di nava wê de bi sînor be jî karekterê wê ya exlaqî xurt kiriye. Lê vê jî çawa nikarîbû avakirina civaka şareza ya piranî bi çanda madî ya rajayên super xerîbên maneyê asteng bike, dîsa Sokrates çawa nikarîbû rizîna exlaqî Ya di bingehê çanda Atînayê de rawestîne, Zerdeşt jî nikarîbû pêşî li mezinbûna dê û a çanda madî ya Pers û Sasaniyan bigre. Dîrok nîşan dide ku demên dawî yên Împaratoriya Îranê ya Sasanî çi ferqa xwe ji Romayê nîne. Êrîşên Tûraniyan ji bakur rojhilat, ji ber mezheb û baweriyên di hundir de dikeliyan êdî hema dawiya wê dihat. Kengî tevgera manî ya gavavêtineke bi hêza çanda îdeolojîk e di salên du sed û pêncî piştî zayînê de hat tasfiyekirin, ji taamandina xwe ya ciwantiyê jî mehrûm bû. Eger çend şerên Îslamê nebûna, rahibên Nastûriyan jî weke rahibên Katolîk ên li Rojava, fetha Îranê û paytexta wê ji aliyê çanda îdeolojîk ve hindik mabû temam bikirana. Fetha Îslamî pêşî li vê rewşê girt. Piştî ku me maneya hilweşîna du şaristaniyên mezin ên koledar bi vî awayî bi nav kir, em niha jî bên ser du tevgerên navdar ên xwe weke alternatîfên îdeolojîk bi nav dikin, Îslamiyet û Xrîstiyantiyê. Em li şertên wan ên derketinê û çawa têne binavkirin binêrin. Romayê wexta civaka xwe ya fermî ava kir, pê re gelek derdorên berfireh ê marjînal jî derxistin holê. Ev komên koç berê qewman nebûn. Çi kokeke wan a etnîkî jî tunebû. Ev komên nû yên ji mirovên ji rêzê pêk dihatin Romayiyan ji wan re proleter digot. Ev kom xwedî îdeolojî nedihatin hesibandin. Di valatiyê de digevizîn. Mîna şiklekî koleyên bêkar bûn. Kîjan îdeolojiyê dest bavê te wan dikarîbû di nava wan de ji xwe re cîh bibîne? Di dema Împaratoriya Romayê de ev kes li naverastê ew çend pir bûn dikeliyan. Di dîrokê de yekem car tebeqeyeke civakî pêk danîn. Hêdî hêdî terîqetên di nava wan de cîh bibînin çêdibûn. Mîna Eseniyem beriya Îsa. Gelo mirovekî bi navê Îsa hebû yan jî figurekî rewşê ferzkirî bû? Ev pirs hînê jî tê guftûgo kirin. Ev pirs ji aliyê mijara me ve girîng nîne. Di salên derketina berçav an jî teorîk a Îsa de, Roma di şexsê împaratorê pêşî Agustos de gihîştibû qonaxa herî jor. Di berdêla fetha Rojhilatê Derya Spî de, Qraliyeta Cihû ya Biçûk jî di encama berxwedanên mezin ên berê de hatibû fetihkirin. Bi walîtiya giştî dihat rêvebirin. Hevkarî, meylek bû ku tebeqeyên jor tê de hostabûn. Li gorî hevkartiya cihûyan hînê ji dema Nemrûd û Fîr'ewnan xwedî tecrûbe û ezmûn bû, wê di hevkartiya bi Romayê re jî zehmetî nekişanda. Li hemberî vê jî dîsa meyleke bi hêz a azadiyê ji Mûsa û Brahîm ve her tim hebû. Îsa dewama vê rê û resmê bû. Qudus timî weke keçeke her tim amade ye tacê bide serê xwe tê teswîrkirin. Em vê yekê ji wan vegotinên ku Îsa weke talibê vê keçê bi nav dikin fêm dikin. Tevgera wî ya dawî ye û bi çarmîxkirina Îsa bi xwe bi encambûna wê, mirov dikare bi vê armancê şîrove bike. Di destpêkê de ne tevgereke rêxistinî ya bi ser û ber ne jî manîfestoyeke îdeolojîk heye. Komeke biçûk heye û betayên gelekî siz bi hev ve girêdayne ku ev kesên pêşî jî weke hewarîyan têne binavkirin. Mirov nikare bibêje ku ji aliyê hiyararşîk, etnîk û fermiyetê ve cihekî digirin. Cezakirina bi çarmîxê li herêmê gelek caran hatiye dîtin. Vedîtineke xeternak a Romayê ye mîna avêtina mirovan a ber şêran. Tê zanîn ku koma ji vê yekê tirsiyaye bi hundirê Sûrî ve reviyaye. Brahîm jî ji tirsa Nemrûd berovacî vê komê reviyaye devera wê Qudsê paşê lê were avakirin. Di wê demê de çûn û hatinên beravacî yên weke van normal in. Lê piştî qirnekî pêşnûmeyên pêşî yên Încîlê têne çêkirin. Mînak Încîla Markion a îro li naverastê tine ye yek ji wan pêşnûmeyan e. Li ser şova Împaratoriya Romayê di sedsalên duyemîn û sêyemîn de ezîzên pêşî derdikevin holê. Sedsala çaremîn jî bi temamî sedsaleke xirîstiyantiyê ye. Piştî ku Împarator Kostantîn xirîstiyantî weke dînê fermî îlan kir, hem mijara ezîzan û hem jî hejmara koma bawermendan gelekî zêde bû. Di vê demê de mezhebên pêşî cihê bûn û xirîstyantiya fermî kete rojevê. Weke tê zanîn di xirîstiyantiyê de aqîdeya teslîs yê serdest e. Ev jî bi fîgurên Bav, Dê û Xwedayê Kurd tê şîrovekirin. Tevî ku mijara me guftûgoyeke li ser teolojiyê nîne jî tê zanîn ku şaxên vê baweriyê xwedirêjî gelekî demên berê dike. Sumerî civaka pêş bûn ku ev bawerî xistin zîgûratan. Xwedawenda Dayik Înnana, Xwedayê Bav En û Xwedayê Kur Enki sê xwedanê di Pentaona pêşî de cîh digirin. Ji lewra weke gelek caran tê gotin, Xrîstiyantî di bin bandora paganîzmê de maye, mijareke mirov nikare pişt guh bike. Lê ya herî balkê jî ew e ku Îsa bi xwe ji rêwresma Îbraniyan tê yan jî wisa tê qebûlkirin. Rêwresma Birahîmî bi paganîzmê re di nava nakokuyeke dijwar de ye. Lê di nava ekola li ser navê Îsa de mîna ku van her du rêwresman li hev kiriye, bi ya min şîroveya rast jî ev e. Ev xisûsa ku serê mirovan tevlî hev kiriye, paşê rê li ber mezhebên nû, parçebûn û şerên mezin vedike. Sedema esasî ya şer jî ev e, divê Îsa ji cewherê Xweda yan jî ji cewherê mirov were hesibandin. Wexta em vê cihêbûnê şîrove bikin, em ê bibînin ku kesên dixwazin Îsa ji cewherê Xweda bibînin an jî dibînin, ew kes in ku Xrîstiyantiya fermî qebûl kirine. Konstantîn bi xwe jî vê şîroveyê ango xwedatiya Îsa qebûl dike. Weke tê zanîn, xwedayetiya dewletê xwedayetiya fermîbûyî temsîl dike. Tîmê wê jî rahibên Sumeran danîn. Bi Sumeran re cara pêşî dîn weke du civakên bingehîn cihê dibin. Xwedatiya mirov jî ji çanda civaka neolîtîk maye yan jî bermahiyên girîng ên wê çandê di nava xwe de dihewîne. Xisletên paganîzmê jî yên bi vî rengî hene. Li aliyê din yên dibêjin Îsa xwedî karaktera mirov e, ew kom in ku li derveyî dewletê ne yan jî ekoleke dînî ye. Ev di Îslamê de diçibe cihêbûna mezhebê fermî yê Sunnî ango dînê dewletê û mezhebê Elewiyan ango dînê civaka li derveyî dewletê. Di Xirîstiyantiyê de di sedsala çaremîn de du veguherînên mezin çêdibin. Yekemîn, Xirîstiyantî vediguhere dînê dewletê. Bi vê re di heman demê de dibe dînê şaristaniyê. Çanda madî ya Romayê di nava krîzeke mezin de ye û bi vê dixwazin krîza rewabûnê bibihurînin. Ya din jî Xirîstiyantî girseyî dibe. Mîna sedsalên destpêkê dînekî komên teng yên ezîz û ezîzeyan nîne, bûye dînê fermî an jî nefermî yên girseyên mezin ên gel. Weke navê gelên bûn xirîstyan hema yekser Ermenî, Asûrî, Helen û Latînî têne bîra mirov. Bi vî awayî gav tê avêtin nava wê demê ya jê re tê gotin serdema navîn. Angol aliyekî Romaya orjîna hilweşiyayî û li şûna wê Romaya Konstantîn a xwe dispêre meşrûîyeta xirîstiyantiyê. Li aliyê din jî weke pêngaveke mezin çanda îdeolojîk a xirîstiyantiyê ku weke dê wekî mezin dibe. Her du aktor di dema jê re tê gotin serdema tarî de pêdiviyên bi baweriya aqîdeya teslîsê ya xrîstiyantiyê bi cih tînin, ango dînê xwedayê fermî û dînê xwedayê nefermî. Cihêbûna dîrokî di serdema navîn de vediguhere û dewam dike. Şerê di navbera wan de jî gelekî xwînrêj diqewime. Şerê berê bi paganîstan re êdî bûye şerê navbera mirovên Îsa weke xwedê dibînin û yên nabînin. Li gorî analîza dawî, rêwresma têkoşîna berê ya di navbera hêzên şaristaniyê û hêzên çînî û etnîk de li gorî şert û mercên nû di bin maskeyên nû de dewam dike. Li ser vê dabeşbûnê, eger mirov şîroveyeke hînê zelal bike, mirov dikare wiha bibêje, Beşekî bingehê xwe yê kûr heye, bi pêngava îdeolojîka nûbûye xwediyê şaristaniyê bi çanda madî re li hev kiriye û bi vî awayî dejenerebûye, beşê din jî Ji lihevhatinê reviyaye û li pê hegemonya çanda îdeolojîk çûye. Piştî hilweşîna Romayê li derdora demeke bi qasî hezar salî ajot, ango ji salên pênc sedî heta hezar û pênc sedî yên piştî zayînê ekola xwe serdestiya xwe ya çanda madî dewam bike û ekola çanda îdeolojîk a nexwest ji serdestiya xwe bigere, xwe li hev rakişandin, şer kirin û li hev kirin. Eger mirov vê dema dîrokê ya bi qasî hezar salî ajot welê şîrove bike wê hê zêdetir nêzî realîteya dîrokê be. Şîroveyên bi têgînên serdema navîn a tarî yan jî serdema feodal wê hinekî karibe bersiva realîteyê bidin. Karektera bingehîn a vî hezar salî hilweşîna çanda madî ya Romayê diyar dike. Gelo valatiya çêbû ji aliyê xiristiyantiyê yan jî hêmanên wekî din ên çanda madî û îdeolojîk ve hatiye tijîkirin? Bersivên em bidin vê pirsê wê derfet û îmkanên me yên şîrove û analîzê xurttir bikin. Li rojhilat weke hêmanê çanda madî Bîzans, li rojava jî ya rastî li tevahiya Ewropayê pêngavên ji bo avakirina bajarokên nû hene. Bi rastî jî mirov dikare dîroka çanda madî ya Ewropayê bi tevgerên van bajaran ve girê bide. Em bajarekî mîna Parîsê ku ka wî herî kevin di sedsala çaremîn de weke wargeheke Romayê qebûl bikin, em wexta tên salên hezar û pênc sedî piştî zayînê em nikarin behsa serdestiyeke çanda madî bikin. Em bajarên derketin holê nikarin bi yên dema Romayê re bidin ber hev û qiyas bikin. Her wiha em nikarin bi Mezopotamya sê hezar du hezar berî zayînê re jî bînin cem hev û ji bajarên li her du aliyên Egeyê yên şeş sed sê sed sal berî zayînê jî ne bihurîne. Qesirên hatine avakirin, ji qesr û kelhên li sîstema Toros Zagrosan di salên du hezar, hezar û pênc sed berî zayînê de hatine avakirine zêde ne bihurîne ye. Xulase em dikarin bibêjin ku Ewropa di wê qabîliyetê de nebû bajartiya dema pênc sed, hezar û pênc sedî ango serdema tarî bibihurîne û em dikarin destnîşan bikin ku çanda nû ya manewî û hegomanya çanda îdeolojîk a xirîstiyantiyê hênî xwedî roleke sereke ye. Bêguman serdestiya xirîstiyantiyê ji bo dîroka Ewropayê gelekî girîng e. Dîroknas ji bo vê demê li şûna ku bibêjin Ewropa ji aliyê çanda madî ve hatiye fethkirin, şîroveyeke li cih dikin û dibêjin, Ewropa bi çanda manewî ango bi nirxê moral û baweriyê yê xirîstiyantiyê hatiye fethkirin. Pirsa esas a girîng ev e, çima di asta çandî ya Romayê ya du hezar sal berê de maye? Ya hînê girîngtir jî ew e, sîstemeke nirxan a moral û baweriyan a mîna xrîstiyantiyê ku nikare bersiva pêdiviya çanda îdeolojîk bide û nikare Ewropaya heyî têr bike, çawa karî bawayekî serketî Ewropayê fetih bike? Yek ji sedemên girîng baqîretiya newolotîka Ewropayê ye. Tu çi biçînî, Tu yê karibe wî biçine. Ji xwe dîroka hezar salî ev rastî ispat kiriye. Sedema duyemîn mimkûn e koka xwe li derve be. Êrîşên gevxwar ên Tirkan hem bi Îslamê û hem bi paganîzmê û êrîşên gevxwar ên ji başûrên Ereban di ser Sîcîlya û Spanyayê re. Wexta ev her du sedem têne cem hev, mirov dikare dema dirêj a tarîtiya Serdema Navîn a Ewropayê baştir fêm bike. Hewcedarî bi Xrîstiyantiyê heye, ji ber ku paganîzm bi Romayê re hilweşiyabû. Xrîstiyantiyê kêmasiya maneyê ya bawerî û moralê ya paganîzma Ewropayê ji zû ve danîbû holê. Bi vî awayî weke hegemoniyakariyê şert ji bo çanda îdeolojik a Xrîstiyantiyê erênî bûn. Çanda madî ya Xrîstiyantiyê her tim li cem Romayê tepisokî bû û nikarîbû bi çanda madî ya Rojhilat re kabê xwe bavêta û serî pê re bikişanda. Bi komên ji Neolotîkê derketî Parîseke biheybet çêne dibû. Xrîstiyantî ew sîstem nebû ku ji aliyê çanda îdeolojîk ve tîna Ewropayê bişkîne û asta avahiyê wê yên bajaran diya du sê hezar sal berê de mabû, bi ya min van herdu kêmasiyan rê li pêşiya pêngava mezin a madiya Ewropayê ya di sedsala şazemîn de vekiriye. Di navbera pêngava mezin a çanda madî û hegemoniyakariya xirîstiyantiyê ya çanda îdeolojîk de têkiliyeke xurt heye. Ji xwe şerên dînên mezin û mezheban vê rastiyê piştrast dikin. Kapîtalîzma Ewropayê weke pêngava çandeke madî ya tirsnak, qelsiyên xirîstiyantiya ji hêmanên îdeolojîk ên bihêz mehrûm bikar anîne ya ku şaristaniyên berê hîç nekiriye newêrî û bike kirin Metabûyîn û terîqeta kar bazirganiyê yên ku heta hingî timî xwe vedizîn, bi bikaranîna lawazî û valahiyên civakê xwe li ser piyan girtin, kirin hêza fermî ya şaristaniyê û bi vî rengî bi awayekî serketî serdemeke nû ava kir. Di vê çarçoveyê de ji qonaxa navîna çanda maddî ya Romayê derbasî qonaxa dawî bûye. Ev serdema ku jê re modernîteya kapîtalîst tê gotin, gelo divê em weke krîza şaristaniyê yan şêweyekî kansêrbûyîna wê yan jî qonaxa wê ya dawî ya pîrbûnê şîrove bikin? Em ê di beşa paşê de vê yekê bi firehî bigirin dest û li ser rawestin. Çîroka Îslamê hîn zêdetir tevlî hev e. Şaristanîbûna wê ya bi lez hîn ê di rojên xwe yên pêşî de bi cihûtî û xrîstiyantiyê re ketina wê ya nava şer û di nava xwe de jî ketina wê ya nava şerên kûr ên mezheban, ev bi tevahî têra xwe tevlîheviyê nîşan din. Du sed salên berî Muhemed weke me berê jî gotibû, mirov dikare weke krîza qonaxa dawî ya şaristaniya koledar jî şîrove bike. Ji vê krîzê xrîstiyantiyê xwe xurt kir û derket. Karîbû xwe bike rêxistina pêşî ya mezin a beşên civakê yên xizanan himbêzike. Bi rastî jî di van salan de keşîşxane tijî kirin û wer kir ku bala xizanan jî kişand. Ji bo bibe hêzeke alternatîf bi ser ketibû. Her çend gelek pirsgirêkên wê hebin jî ji ber ku bi Îslamê re ji heman kokê tê, ez ê herduyan bi hev re bigrim dest û analîz bikim. Ez ê alternatîfên muhtemel ên wekî din û derketina Îslamê şîrove bikim û bi vî awayî vî beşî temam bikim. Ji bo mirov derketina Îslamê şîrove bike, hewce ye ku mirov serî li gelek hêmanan bide. Yekemîn, Îslamiyet dînê dawî yê rewresma Birahîmî ye. Xwe li gorî vê rewresmê ava kiriye. Bi vî awayî hîmên xwe li gorî şêwazê Birahîmî yê bi kêmanî bi qasî du sed hezar salan datîne. Di çarçoveya vê encamê de mirov dikare ji bo şerê Ereb cûhûyan wiha bibêje, Şer di navbera mezhebên heman dînî de ye. Duyemîn, zîhniyeta Mekkeyê ya ji navê derketiyê weke serdema cahiliyê bi nav dike. Bi şiklekî rexneya li paganîzma Mekkeyê ye. Sêyemîn, Muhemed bi xwe bi rahibên Nastûriyan re daye û stendiye û bi vî awayî mirov dikare têkiliyê bi xirîstiyantiyê re deyne. Çaremîn, ji ber ku Muhemed hem xebatkarê Xetîceya bazirgan e û paşê jî dibe mêrê wê, ev yek têkiliya Îslamê bi bazirganiyê re rave dike. Pêncemîn, qebîletiya kokên xwe diçin hezar sal berê û timî di rojeva ereban de ye, bi dijwarî bandora xwe li Îslamê kiriye. Şeşemîn, serdema bi debdebe ya împaratoriyên Bîzans û Sasaniyan dîtiye. Tevî gelek hêmanên di dereceya duyemîn de mirov dikare li ser van hêmanên sereke bi cildan pirtûkan binivîsîne. Em bi vê dixwazin bibêjin ku îslamiyet bûyereke welê nîne ku weke mucîzeyeke li çolê qewimiye berhema şertên xurtên dîrokî û madî ye. Bi qasî hêza wê, qelsiya wê jî bi van şertan ve têkildar e. Ne weke Sumera pêşî ne jî weke Romaya dawî sentezeke şaristaniyan e. Aliyê wê yê zêdetir derdikeve pêş ew e, ew tevgereke bawerî û exlaqê ye. Muhemed bi xwe weke Birahîm, Mûsa û Îsa şexsiyeteke nediyar nîne, gelek xisûsên wî têne zanîn. Peyama wî Quran xîtabî qewm, qebîle yan jî çînekê nake, bang li tevahiya mirovatiyê dike. Di Quranê de têgîna herî zêde derdikeve pêş Allah e. Ya rastî divê ev têgîn di xebatên teolojîk de li serê pêşî cîh bigre. Muhammed gelekî zêde di bin bandora vê têgînê de ye. Weke Rebbê tevahî aleman ango efendiyê wan tê binavkirin. Ev peyv û gotin di pirtûka pîroz de gelekî derbas dibe. Peyva Allah a ev çend têgîneke mezin e, di wê kapasîteyê de ye ku dikare xwedatiya xwezayê û xwedatiya civakê bike. Ev peyv nod û neh sifatan di hundurê xwe de dihewîne û ev yek jî bandora yekbûyî ya hêzên civakî û xwezayî îfade dike. Gelek xisûsên wê hene ku mensûbên wê wan weke qanûn û fermanên ebedî qebûl dikin, gelekî şîlo ne. Wasfên bi koka xwe civakî bi qasî ku demborîn e, her rengê xwezayî di wê astê de nîne bibe qanûnek. Ji xwe qanûndanerî bi xwe encamek e ku ji qanûndaneriya dijwar a qebîletiya cihûyan e. Di civakê de mirov timî dikare behsa meylên, giraniyên wan heye bike. Paşê di civaka îslamî de wê ev têgihiştina qanûndaneriyê rê li ber muhefazakariyeke mezin veke. Belkî ji bo rêgirtina li anarşîzma qebîletiyê qanûndaneriya hiş bi kêra pêşketina civakî hatibe. Lê wexta mirov karektera bi lez a pêşketina civakî li ber çav bigire, wê wextê têgihiştina xeter a li ummetê wê bi xwe were fêmkirin. Baweriya bi hêza Muhammed bi Allah hêza wî ya metafizîk diyar dike. Hêza Allah di ser xwe re dibîne û qebûl dike, bi vî awayî weke ji Sumeran heta Romayê me dît, ew jî xwe xweda îlan nake û bi vê nexweşiyê nakeve. Wexta em şerê li ser xwedatiya Îsa dibînin, helwesta Muhammed hînê pêşketîtir e. Aliyê wî yê neyînî ew e ku nekarîbû ji helwesta hişk a Musewîtiyê bibihûre. berdêla vê qelsî û şaştiyê di şerê Ereb û Îsraîlê de tê dayîn. Hêja ye ku mirov guftûgo bike di civaka Muhemed de ku xwest ava bike gelo giraniya çanda madî yan jî çanda îdeolojîk zêde bû. Di xirîstiyantiyê de hêmanên exlaqî giraniya xwe zêdetir in. Lê li gorî min di Îslamê de tewazuneke baş hatiye danîn. Her çiqas naveroka wê kêm bê dîtin û cihê nîqaşê ve jî mirov dikare tewazina di navbera çanda îdeolojîk û madî de weke aliyê xurt ê Îslamê qebûl bike. Ji xwe Muhemed bi xwe ev yek bi hedîseke xwe wiha aniye ziman, Weke ku tu yê sibê bimirî ji axiretê re, weke ku tu yê hîç nemirî ji dinyayê re bixebite. Baş tê zanîn ku Sasanî, Bîzans û Romaya Klasîk û heta nîzamên Nemrût û Fîrewnên berê nexwestine û bi şîdet rexne kirine. Ji vî aliyê xwe ve rexneheke xurt te li şaristaniyê dike. Lê çi şertên madî yên serdema wî û çi jî kapesiteya wî ya îdeolojîk têrê nakin ku têgihiştina wî ya sîteyê rave bike. Dişibe sosyalîstên di dema me de ku nikarin alternatîfekê bibînin. Lê banga wî ya ji bo exlaqê mezin nîşan dide ku bi temamî haya wî ji nexweşiyên civaka şareza heye. Bi vî aliyê xwe jî reformkarekî mezin û heta şorijger e. Civaka exlaq serverê wî nîne qebûl nake. Bi rêzê ku pîvanên pê Faîzê asteng dike, pêşî li pêşketina civaka nexweşokî ya kapîtalîst dikire. Bi van xisûsên yekser mirov dikare derbarê Muhemed de bibêje û şîrove bike ku ew li pêşiya xirîstiyantî û cihûtiyê ye. Meyla wî ya li dijî koletiyê tê zanîn. Gelekî bi mehdere û alîgirê azadkirinê ye. Tevî ku helwesta wî ya ji bo jinê ji azadî û wekheviyê dûr e jî, ji koletiya jinê ya hûr û kûr nefret dike. Ji zewacên wî bi pir jinan û hebûna cariyên wî, em hebûna van her du meylan fêm dikin. Di civakê de cudahiya çînî û milkiyetê nas dike, lê weke sosyaldemokratekî tevdigere, bi bajên zêde hewl dide pêşî li yekdestî û serdestiya civakî bigire. Bi vê xulaseya gelekî kurt, em dikarin bi hêsayî diyar bikin ku Muhemed û Îslam bi hosteyî û ne bêtewazinî alîgirên çandeke madî ne, ne jî bi tenê dixwazin weke çandeke îdeolojîk bimînin. Ev aliyên Muhemed û Îslamê baş nîşan didin ka çima hem li dijî hêzên şaristaniyê hem jî li dijî pêkhatinên din ên çanda îdeolojîk bi hêz bûye. Belkî ji bilî Sumer û Misriyan ti tevgera civakî bi qasî Îslamê nikarî wî yekîtiya çanda madî û ideolojîk bi hev re bi hostatî bimeşîne. Eger em îro hînê behsa bihêzbûna Îslama siyasî û radîkal dikin, em neçar in vî rengê wê yê pêkhatinê baş fêm bikin. Wê gelekî bi kêr bê ku em careke din veguherîn û pêşketinên çanda madî û ideolojîk piştî hilweşîna Roma û Sasaniyan dubare şîrove bikin. Sîstema koletiyê ya çar hezar salî tevî ku zirareke mezin da wijdanê mirovatiyê ango exlaqê mirovatiyê, cih ji valatiyeke mezin re hişt û sererastkirinên hiqûqî yên Romayê vê dawiyê kirî nikarî vê valatiyê tijî bikin, ji xwe ev yek jî ji hilweşîna wê diyar e. Di dinya bîr û baweriyê de jî valatiyeke eşkere çêbûye. Çar hezar salan hewl dabûn bi wan hin xwedayan bidin bawerkirin lê îdî derketibû holê ku ew xweda weke wan dizanîbû nîn in. Pûtperestiyê jî pîrostiya xwe ya berê wenda kiribû. Tê gotin demeke welê hatiye ku heykelên herî baş ên Jupîter jî pere nekirine. Avahiyên madî yên weke dêwan li dawiya xwe mirovatiyeke di cihê xwe de kumişî û hilweşiyayî hiştibûn. Ji ber hebûna dewamî ya şeran aştî êdî dibe utopya. Mirov bi hêsayî dikare bibêje, dem bi temamî rewşa bi kaos û krîz e. Rêzik û pîvanên berê yên jiyanê qîmeta wan namîne û yên nû jî zêde tine ne. Her kes dikeve rewşeke li benda mizgîniya rizgariyê be. Rewşeke welê heye ku têgînên cenet û cehenemê bi mirovan didin hîskirin. Li navendê komên mezin ên koleyên bêkar û bêkar hatibûn hiştin, tevî qewmên koçber ên dewrûberê ketibûn nav liv û levateke zêde. Rewşeke îdal ji bo ku peyama xilasiyê ya dîrokî deng vede çêbûye. Êdî dem hatiye ku tevgerên mezin şeveqa wan hilê. Di van şertan de ya bi lezgînî diviyabû, bi zimanê me yê îro utopiya û bernameyeke nû bû. Tevgerên mezin bi bername û utopiyayên mezin dibin. Di tevahiya dîroka şaristaniyên berê de hewcedarî bi bername û topyayên rizgariyê hebû. Ji xwe serhatiyên wan ên li derve û hundir dikirin ku tevger her tim xwedîya reçeteyeke rizgariyê ya pratîka Ütopyayê bin. Lê belê weke sîstem, vê carê krîza fonksyonel û avahiyê ya koletiyê gelekî kûr bû. Ne di wê rewşê û wan şertan de bû ku bi sîstemên nû yên koletiyê were rêvebirin. Di şertên bi vî rengî de tevî wijdanê mirovatiyê zîhniyet jî têra xwe tiye. Kengî avahiyên maddî jî nikaribin êdî sîstemê rakin ji bo dînên dinyayê jî şert û merc stewiyane. Ango dem hatiye peyamên rizgariyê bang li tevahiya wijdan û zîhniyeta mirovatiyê bikin. Serdema mirovatiyê gav bavêje navê eger koletiyeke nû nebe wê tiştekî çawa be ev pirs têra xwe rê li ber meraqê vedike. Li ser civaka feodal qala gelê tiştan hatiye kirin. Tê gotin piştî sîstema koletiya kevin hatiye. Lê bektiyên feodalîzm xwe dispêre wan mirov dikare yên weke wan di salên çar hezarî berî zayînê de jî bibîne. Dîsa mirov dikare şatoyên wan ên du hezar sal berî zayînê bi bîr bixîne. Koma xizmetkar û gundiyan a li dora wan berê jî li her deverê pêk hatibû. Di rewşên belavbûna împaratoriyan de yan jî hiyararşiyeke di nava komeke etnîk de bi hêsayî dikarîbû bektiya xwe ava bikira. Piştî Roma û Sasaniyan dewletên biçûkên hatin avakirin, tu cudatiya xwe ji yên berê tinebûn. Împaratorî jêkîtiya hindik an jî piraniya wan, ji federasyon û konfederasyona wan zêdetir ti tiştekî din nebû. Gund û zîhniyetên wan herî kêm ti cudatiya xwe ji salên şeş hezarî berî zayînê yên dema bisazîbûna neolotîkê nebûn. Di têkiliyên jin û mêran de tiştekî guherî tine bû. Têkiliyên serf û senyoran ti cudatiya xwe ji yên demên berê yên beg û bendeyan tine bû. Milkiyet dîsa hema milkiyet bû. Di warê amûrên hilberandinê de rewşeke şoreşê îfade bike tine bû. Me têra xwe behsa rêveberiyan û xwedayan kir. Wê wextê zehmet e ku mirov nîzamên madî yên piştî sedsalên pêncemîn û şeşemîn yên piştî zayînê weke şaristaniyeke nû bihesibîne. Jixwe avahiyên bajarên Ewropayê ji bo şaristaniyeke nû hîç têrê nekin. Împaratoriyên hatin avakirin û her pesnên wan hatin dayîn ji bermahiyên Romayê wêdetir ti maneyeke wan tinebû. Mirov dikare heman tiştan ji bo yên li rojhilat jî bibêje. Ez manedartir dibînim ku mirov ji bo van jî bibêje bermahiyên berî kapîtalîzmê ne. Di nav xirbeyekî de kolan an jî xaniyên mane, mirov dikare weke bermahî an jî tiştekî wisa bi nav bike. Ew ji revîzyonekirinê wêdetir nabin tiştek. Lê tevî vê yekê divê mirov avahiyên madî yên berî kapîtalîzmê mandel neke. Avahiyên bi wan gav hatiye avêtinî kapîtalîzmê dibe ku cuda bin. Nexazim bajarvaniya piştî sedsala dehemîn piştî Zayînê ya li Ewrûpayê mîna xebera hatina kapîtalîzmê bidin. Ji lewra mirov çiqasî guhê xwe nede têgînê weke fewdalîzm û serdema tarî wê baştir be ji bo hînbûnê. Şîroveya herî nêzî rastiyê wiha ye. Divê mirov sîstema xwedayên bi maske û civakeke evtkirî ya bi qasî çar hezar salî di çarçoweya dema dirêj de analîz bike ji hev derxîne. Ji hevdeketina sîstemên newrotîk hînê jî dewam dike. Ya ez dixwazim bibêjim ew e ku sîstemên temenê wan demdirêj e, temenê wan ê hilweşînê jî dikare sed salan bigire, bikudîne. Tim û tim mirov dikare wan revîze bike. Eger hinekî din were zewirandin û şidandin, mirov dikare ji piştî sedsalên pêncemîn û şeşemîn re bibe jî sîstemên derengmayî. Ev xisûs bi tevahî ji bo îslamtî û xrîstiyantiyê têne çi maneyê. Utopiyayên wan ji soz û peyamên cenetê bi serî ve miştin. Nîzamên hezarsalan bextewar in, behsa wan tê kirin. Di her utopyayê de ev beşek e ku behsa wê tê kirin. Soza cenetê, timî hesreta wiha ye ya mirovekî li çola ji germa disincire tîne bîra min. Ji xwe dij berê wê jiyaneke bûye mîna çolê û çortan e. Pêxember dikarin ji bo paşerojê sozên umîtwar bidin civakên xîtabî wan dikin. Ya weke ve cenetê, utopya wê tê danîn, ji gerra li dinyayeke nû wêdetir tiştekî din nîne. Li aliyê din mehkûmê cezayê darvekirinê lê hatiye birîn û ji çar aliyan dinya wî hatiye tarîkirin ya jî yên hêviya wan a rizgariyê hîç tine ye, dibe ku stargeheke wan a bi zorê hatibe avakirin hebe. Berî were darvekirin, têkiliya Saddam Huseyîn bi nusxeyeke Quranê re gelekî balkêş e û mirov dikare gelek tiştan jê hîn bibe. Ji bo jiyanên di pêvajoya darvekirinê de Quran zîhnekî xurt ê avakirinê ye. Ew rewş e ku piştî ti çare nema avakirina hêviyê ye. Eger şert û mercên koletiyê baş neyên zanîn, peyamên pirtûkên pîroz rast nayên şîrovekirin. Eger em karaktera metafizîk a mirov piştguh nekin, cennet, cehennem jî di navê de gelek utopîya wê bêne avakirin. Rastiya mirov vê yekê divê. Na xwe bi hêsayî mirov nikare bijî û nikare rê li jiyanê xweştir û baştir veke. Divê ez li mijarê xisûseke din zêde bikim ew jî ev e. Tirsa ji mirinê bi xwe jî civakî ye. Ew jî yan hatiye çêkirin an jî dane çêkirin. Ji lewra tirsên mirinê yên hatine avakirin dikarin bi avakirinên nû yên civakî ji holê bêne rakirin û heta belkî ji mirinê jiyanên herî nû û baş bêne derxistin. Mirinên di xwezayê de tu wextê naşibin mirinên di civaka mirov de dibin. Ji ber ku berevaciyên mirinên xwezayî ne. Xem û êşa kûr a mirinên civakî heye. Naxwe mirin nebe jiyan jî nabe. Ji ber vê jiyana herî biqîmet ew jiyan e ku li mirinê serwext bûye yan jî bêmirinî ye. Utopyayên Îslam û Xrîstiyantiyê ji bo derketina ji koletiyê balkêş bûn. Lê encameke çawa dihat payîn ev mijar zelal nebû. Mîna ku piştguh bikin digotin jiyaneke mîna cenetê. Eger mirov cemaetên li medreseyan û keşîşxaneyan ji bo civaka nû ya bê avakirin mînak nîşan bide, wê karibe hînê zêdetir mirov serwext bike. Mezheb, medrese, keşîşxane û terîqet, hewldanên avakirina civaka nû û bernameyê ne. Her du dînan jî ev gelekî ceribandin. Hînê jî têne ceribandin. Gerra di vî warî de ya du hezar, hezar û hezar û pênc sed salî divê me matmayî nehêle. Li aliyê din şefên dêrê yên xirîstiyanan û fermandarên fethê yên îslamê bi hêsayî sîstemeke revîzekirî ya koletiya derengmayî afirandin. Bala xwe bidinê, ev sîstemên koletiya derengmayî qonaxên fethê ne. Sîstemên mayînde û ji bo tevahiya jiyana civakê nînin. Eger ji van re şaristaniyên îslam û xirîstiyantiyê were gotin, ev yekê wesifkirineke hinekî bi zorê be. Derdê utopiyayan afirandina şaristaniyan nîne, rizgarkirin û bedewkirina jiyanê ye. Ji lewra pirsa li ser sîstema exlaq û baweriyê ya herdû doktorînan derbarê şaristaniya wan de ji bersiveke hevgirtî dûr e. Di bihurandina sîstemên çar hezar salî de roleke wan a diyarker hebû. Li ser navê wan hin rejîmên koletiyê yên rezîvekirî weke Bekti, Sîte û heta bi şêweyê împaratoriyê hatin avakirin. Lê ev şaristaniyên îslam û xiristiyantiyê nayên hesibandin. Mirov ji wan re dikare bibêje şêweyê wan ên ji aliyê îdeolojîk ve hatine berevajîkirin. Ne papaz dikare ji dêrê derkeve li serê împaratoriya rûnê ne jî îmam dikare ji mizgeftê derkeve biçe serê dewletê. Ji xwe hêmanên ji wan bûn dewlet timî ew weke ji rêderketî û munherîf binav kirin. Her wiha timî bang li yên li serê dewletê kirin û ew hişyar kirin da ku pêdiviyên dînî bi cîh bînin. Ji ber vê yekê ye ku hînê hebûna xwe dewam dikin, lê bi awayekî gelekî bêtesîr û bêhêvî. Max Weber ji şaristaniya kapîtalîst re dibêje, Şaristaniya sihra xwe wenda kirî. Di sîstemeke çanda madî ya pêşketî de bêguman jiyaneke sihrî nabe. Jiyaneke sihrî di dinya çanda îdeolojîk de mimkûn e. Çandên weke Îslam, Xrîstiyantî û yên mîna wan xwedî wê qabîliyeta sihrî nînin ku bandorê li jiyana kapîtalîst bikin. Bi tenê hêz û qabiliyeta sosyolojiya azadiyê ya ku tevahiya mîrateya çanda îdeolojîk bide pişta xwe dikare vê yekê bike. Em ê hewl bidin di beşa pêwendîdar de li ser mijarê biponijin, em ê îspat bikin ku jiyan bi xwe xwedî qîmeteke mezin a sihrî ye. Slogana nû wê ne yan kapîtalîzm an jî sosyalîzm be. Divê slogana nû wiha be, Yan kapîtalîzm an jî jiyana azad. Em niha hinekî bi hêsayî dikarin bersiva pirsa çima şaristaniya kapîtalîzmê bidin. Dawî li împaratoriyên mezin ê mîna dê wan anîn ku van împaratoriyên pêşî li kapîtalîzmê digirt û tevî vê yekê di warê avahî û armancê de nikarîbûn xwe bikin şaristanî bi vî awayî bi zanîn an jî nezanîn mimkun e rê li kapîtalîzmê vekiribin. Wallerstein wexta dibêje împaratorî bi kapîtalîzmê re nakokin tespîteke bi hêz dike. Max Weber jî kapîtalîzmê û ka çawa ruhê protestaniyê rê li ber kapîtalîzmê vekiriye baş rave dike. Baş e, gelo dibû ku şaristanî bûbûya çareserî? Bersiva vê pirsê wê bûbûya tiştekî wisa ku mîna mirov vegeriya neolotîkê. Ji ber ku nabe bajar ji holê bêne rakirin wê pêşî li bazirganiyê jî nehata girtin. Civaka Serwer Amêr jî wê rê nedîta. Her çiqas were rexnekirin jî di wan şertan de dewletê ji holê nehata rakirin. Ji xwe jiyanên keşîşxane, medrese, terîqet û tesewufê encamên vê neçariyê ne. Bandora dejenerekirin û xirakirinê ya kategoriyên navbihurî didîtin û dixwestin ji wan xilas bibin. Çareyên wan ji marjînalbûnê wêdetir nediçûn. Ji ber van sedeman rê li derketin û hebûna şaristaniyê nû vedikirin. Di vê navberê de em careke din çav li çîroka qebîleya Îbraniyan bigerînin wê ji bo hînbûnê gelekî baş be. Cuhû di mijara bazirganî û diravan de pispor bûn. Her wiha di warê nivîskariyê de jî xurt bûn. Di demên Roma û Sasaniyan de di şert û mercên wê demê de li tevahiya dinyayê belav bûn. Hêza pere û bazirganiyê ya karîbû bikeve her deverê bi dehşet bû. Mîna ruhê şaristaniya madî bûn. Ya rastî mîna hêza wê ya dawerivandî û nisilandî bûn. Şûna pêxemberên ji rabihurî û paşerojê xeber dan nivîskaran girtibû. Di serê wan şertên pêş ên amadekarê sîsteman û yan jî kapîtalîzmê de dihatin. Jixwe mohra wan li utopîyayan jî kêm nedibû. Di qada dîn û xweda de jî pispor bûn. Xirîstîyantîyê di serdema çanda xwe ya îdeolojî de bi tevahî Ewropa fetih kiribû. Hinekî jî ketibû Asyayê. Îslam bi lez ji tevahîya Erebistanê heta bakurê Efrîkayê û Asya Navîn fetha xwe dewam kir. Deverên sîstemên berê hemû Hatin fetihkirin û li qadê nû tevî împaratoriyên çandê îdeolojîk bû. Lê ya di qewimî berfirehbûna şaristaniyê nebû. Mirov dikare behsa berfirehbûna dinya manewî bike. Jixwe wexta xirîstiyantî dewleta hezar salan a Xwedê dibêje, mabesta wê jê ev rastî ye. Bingehê zanistî yên utopiyayên îslamê û yê xirîstiyantiyê qels e. Aliyê wan ê exlaqî xurt e. Ketine bin bandora felsefeya klasîk a yewnan. Ji bo ji nû ve geşbûna wê rol lîstine. Weke ku çavkaniya teolojiya wan Arîsto û Eflatûn be. Beşek jê jî ji teolojiya Misrê û Sumerê girtine. Ji bo utopyayên azadiyê di pozîsyoneke paşamayî de ne. Em dubare bibêjin, ji bo dînan a esas exlaq e. Weke tê zanîn teolojî xwedî cihekî sereke nîne. Ji ber ku exlaq girîngiya xwe wenda nake, doktorînên weke xrîstiyantî û îslamê girîngiya xwe diparêzin. Em ê behsa cihê wan di sosyolojiya azadiyê de bikin. Ütopya her tim bêqusûr nînin. Bi piranî ji dijberê armancên xwe re xizmetê dikin. Îslamiyet û xrîstiyantiyê hinekî ji dijberî armancên xwe gelekî ji pêşketina kapîtalîzmê re xizmet kirin. Dîsa jî rastiyek e ku gelekî pê re şer jî dikin. Em ê di beşê kapîtalîzmê de careke din li ser vê mijarê rawestin. Ez dixwazim li gotinên xwe yên di derbarê Îslamê de çend gotinên din jî zêde bikim. Îslamê rê li ber arîstokrasiyên qebîleyên serdest û barbar vekiriye ku bi neheqî û bi awayekî bêsînor dever û çandan dest li ser bikin. Gelekî tê gotin xirîstiyan paşvexistin e. Ev ji bo tevahiya dînan wiha ye. Ji xwe şerê Îslama bûye dewlet û Xrîstiyantiya bûye dewlet, mirov nikare weke şerê Îslamê û Xrîstiyantiyê nîşan bide. Bi vî rengî nîşandana bûyerê rastiyê îfade nake. Em baş dizanin ku koka van şeran şaristanî ne û dîn jî weke destek têne bikaranîn. Weke encam em dikarin bibêjin, bi giştî çandên maddî, çandên îdeolojîk, mijarên bi pirs girêk in. Lê rastiyek in. Divê mirovan lê bi kole. Şerên kole û efendiyan, serf û senyoran di lebitandina dîrokê de xwedî roleke ne yekser û bi sînor in. Çerxên dîrokê bi şêweyekî din digerin. Em li vê dikolin. Lêkolînên me hinek çor in û bi amatorî û şagirtî ne. Lê hem ji bo fêmkirina dîrokê hem jî ji bo mirov karibe bersivê bide pirsên roja me ya îro, xebatên em dikin hewce û pêwîst in. Eger em bi kurtî li ser baskê dîn ê berxwedanê qewmên koçber ranewestin, em nikarin bibêjin ku me dabaş bawayekî yekpare girtiye dest û li ser sekinî ne. Di demên xwe yên dawiyê de li dijî şaristaniya koletiyê li bakurê Ewropayê Got û Hunan di Erebistanê re jî Ereban hem li ber xwe da û hem jî bi taktîkên êrîşan gav li pey gavê avêtin. Êrîş an jî koçberiyên van qewmên civaka bavpîran a berî şaristaniyê ku di wan de hiyerarşiya qebîleyan pêşketiye û weke barbaran têne binavkirin, berxwedana wan bi şeklekî tevgera çanda îdeolojîk e. Jêhatî û bi coş in, lewra jî xwediyê xwîna teze ne. Di ütopyayên wan de hinekî wekhevî heye. Him bermahiyên wan ên ji neolotîkê mane hene lê zêdetir dilê xwe di bijînî şaristaniyê. Bi qasî dînan jî metafizîk pêş de nebirine. Zêdetir ji împaratoriyan re bûne xwîna teze û eskerên bi pereyan. lê dîsa jî hêzên herî bi liv û lebat ên dîrokê ne. Eger êrîşên Germen, Tirk, Moxol û Ereban hînê berê jî yên Hûrî, Amorît û Skîtan nebûna, her hal dîrokê cihê biherikiyana. Germen û Ereban her du împaratoriyên Romayê hilweşandin, di hilweşîna Îran û Bîzansa de jî para Tirk û Moxolan heye. Lê ya şefên qebîleyan kir ew bû ku yan taja împaratoriya nû dan serê xwe yan jî di nava birokrasî û artêşê de cî girtin. Yên li paşê man yan ji nû ve qebîle ava kirin yan jî weke deklaseyan di binê civakan de bi awayekî marjînal jiyan. Di hilweşîna sîstemên koledar de rola van her du hêzên derve û hundir nayê nîqaşkirin. Lê bi heman awayî di pêşkêşkirina alternatîf û avakirina nû de nikar bi heman rolê nikarin rabin. Hildiweşînin, talan dikin lê nikarin çêkin û biparêzin. Min heta vir xebateke mirov karibe jê re lêkolîn bibêje kir û bi vê min hewl da ji modernîteya kapîtalîst re bingehekî bikolim. Min hewl da nîşan bidim ku modernîteya kapîtalîst berhemê kîjan bûyerên dîrokî ye. Yek ji xisletên bingehîn ên zanist û desthilatdariya kapîtalîst ew e, xwe bê dîrok pêşkêş dike. Wexta sîstemek bi îdaya ez a dawî û mayînde me rabe, ji bo wê bêmekanbûn û bêdîrokbûn girîng e. Di tunebûna zeman û mekan de analîzên piralî û bi dehşet dikin. Di derbarê dîroka mîkro û bûyerên rojane de xwediyê xebatên bêhejmar in. Bi ser de jî zeman û mekan werd dizewirînin û dişilînin, mîna ku dixwazin bandora zeman û mekan tine dikin. Me bi vê xebatê hewl da nîşan bidin ku ji van kesên em behsa wan dikin gelekî cuda, bi hewldanên mezin ên mirovan, bi liv û lebata mirovan tevgereke civakî û rêveçûneke dîrokî heye. Nabe mirov ji dîrokê bireve. Her çiqas kapîtalîzm xwe weke dawiya dîrokê bihesibêne jî, me bi vê wesîleyê anî ziman ku gelek şaristaniyên din jî di dema xwe de weke wê bi heman îdîayan rabûne. Ji bo dest bi kapîtalîzmê bikin, em têra xwe bi tevdîrin amade ne. Weke şaristaniyekê şertên derketina wê û binavkirina wê dubare bibe jî, em ê dîsa dewam bikin. Em ê yên ji şaristaniyên berê girtine û yên lê zêde kirine bi hostayî diyar bikin. Ez wî beşê parêznameya xwe dikarim weke teza sereke wiha rave bikim, Sîstema şaristaniyê ya dewletdar a bi pêkhatina çîn, bajar û dewletê di zik hev de derket holê, heta serdema dawî ya kapîtalîzmê dama fînansê her tim xwe zêde kir û pêş xist. Xwe bi giranî dispêre kedxwarî û zexta li ser civaka cotkarî û gund. Bi pêvajoyê re kedkarên bajaran ê zêde bûn jî xistin nava sîstema xwe ya metingerî û zordestiyê. Temenê şaristaniya dewletdar pênc hezar sal in, li hemberî wê şaristaniya demokratîk di nav şertên zeman û mekan de hînê berfirehtir e, lê nekarîbû ji aliyê îdeolojîk, eskerî, polîtîk û ekonomîk ve xwe ji parçebûnê xilas bike. Ji ber vê yekê şaristaniya dewletdar a pênc hezar salî li hemberî şaristaniya demokratîk karîbû bi hegemonya îdeolojîk hebûna xwe bi awayekî serdest dewam bike.